Çar, Levîathanê modern dewleta netewe, xwedayê daketiye rûyê erdê. Ji bo mirov modernîteya kapîtalîst bike têgîn bi ekonomiyê destpêkirin hem kêm dimîne hem jî ji aliyê rêbazê ve berevacî dike. Ji têgihiştinên cewher û têkiliyê dûr dixîne û rê li ber encam û hukmên şîlo vedike. Bi analîz û bi navkirinên heta niha me hewl da derbarê kapîtalîzmê de bikin, me piştrast kir ku di qada ekonomîk de ew hêzeke yekdestdar e xwe ji derve ferz dike. Ji lewra miroveke cewher li cihekî din li kapîtalîzmê bigere, ji aliyê rêbazê ve jî dibe ku me bigihîne daneyên rast. Em ê gera xwe ya li kapîtalîzmê li qada dewletê dewam bikin. Ji ber ku ev qad hewl dide wê veşêre, vedize û wê pir baş piştperde bike. Karl Marx di qada ekonomiyê de li kapîtalîzmê geriya. Tevahiya amadekariyê wî yên metodolojîk, felsefî, dîrokî û civakî îşaret bi avahiya yekdestar a kapîtalîzma xwe bi sîstemeke krîzazêde karakterîzekirî dike. Marx encama sîstema krîza zêde jî weke erênî tesbît dike. Hukimkirina li ekonomiyê nayê wê maneyê ku mirov dibe ekonomîk. Li ser ekonomiyê ferzkirina şêweyên avahiyan jî ekonomî nîne. Li bazarê lîstina bi buhayan û ji bo dane ser hev a sermaye karê pircûre bikaranîna pereyan ji aliyê sosyolojîk ve mirov nebe desthilatdar nabe. Mirov heta bi tevahî desthilatdariya siyasî û karektera wê ya zorê ji hev dernexîne, bi analîzên subjektîf ên ekonomîk, polîtîk, kapîtalê bike têgîn, timî mirovan pê serwext bike, bi zanîn an jî bi niyeteke baş, ketina rêbazeke çewt wê mirov bike qurbanê paradîgmaya kapîtalîst. Beriya dest bi analîzên berfireh bikim, ez ê bêjim ku ez bi tehlûke û kêmasiyên rexnekirina bi tezên serre serre û erzan dizanim. Nexasim helwestên dogmatîk poztîf ên xwe marksîst dihesibînin ji ber ku ji mirîtiyekê wêdetir naçin guftugokirina wan îdayên dugîsinkirî û zivêrker pêş de nabin. Bi ezmûna teorîk-pratîk a sed û pêncî salî sed carî îspat bûye ku kapîtal bi rola totemekî nû rabûye û ev yek hîç bi kêra karkeran nehatiye. Li gorî min sedema bingehîn a vê çewtiyê ev e. Di nava zeviyên ekonomiyê de li kapîtalîzmê digerin û ya ekonomîk nîne jî di nava mijarên bingehîn ên ekonomiyê de dibînin. Tevî polîtîkayên dewletên yên yekdestsar û bi tevahî xisletê wê yên li derveyî ekonomiyê, ez danîna wan ya serê quncikê weke kevirê çarqozî, şîlokirneke zêde ji bo zihnê mirov dibînim. Di heman demê de kapîtalîzmê vedişêre û ji aliyê polîtîk-îdeolojîk ve rê li ber encamên trajîk ên xeternak vedike û bi awayekî berava jî bike rohnî dike. Ez pisporê Hegel û Marx nînim. Me pir zêde jî nexwendiye. Ez wan ji bilî fikrên sereke nizanim. Ez yeqîn nakim ku ev yek jî hewce dike. Lê ez girîng dibînim û yeqîn dikim ku mafê şîrovê wezîfeyeke azadiyê ye. Belkî jî bi sedema ku gelekî bandor li civaka modernîteya kapîtalîst kirine, ez têkiliya wan bi wezîfeya azadî û wekheviyê re datînim. Marx û Engels wexta weke yek ji çavkaniya sosyalîzma zanistî felsefeya alman destnîşan dikirin, herhal hegelê gelekî jê bi tesîr bûbûn li ber çav digirtin. Ji rexneyê wan mirov dikare vê yekê têderxîne. Ji aliyê îdeolojîk ve Hegel lûtkeya metafizîkê û nûnerê hemdem ê herî mezin ê diyalektîkê ye. Fîlozofekî rastî yê elman e. Mebesta min ji vê ew e ku bavê fikra milletgiriya Elman e. Marx û Engels wexta asta paşvemayî ya kapîtalîzma Elman ango burjuwaziya Elman hûr dikolin, rewşa burjuwaziyê ya di felsefeya Elman de jî hûr dikolan û di vî warî de li ser rêyeke rast in. Di destpêkê de mirov vê helwesta wan di rexneya felsefeya hiqûqa Hegel de dibîne. Li pey vê, xebatê wan ên di warê Lîga Komûnîst û Manîfestoya Komûnîst de weke pratîk rewşa wan têkoz dike. Di şoreşên sala hezar û heşt sed û çil û heşt an de bendewariyên wan pêk nehatin û ez yeqîn dikim ku cara pêşî ji binî ve şikiyan û di vir de nîşaneyên pêşî têne dîtin ku berê wan dikeve aliyê ekonomiyê. Ez guftûgo nakim ka çima rola sereke dane ekonomiyê û ez nabêjim ku hewce nake mirov li ekonomiyê bikole. Ez nabêjim lêkolîna Marx a bi navê Kapital şaş e û ji lewra rexne nakim. Nuqteya bingehîn a ez wan tê de rexne dikim ew e ku wan jî tê de Hegel rexne kiribû. Ew jî ew e ku çima mijara dewlet û hiqûqê li pêş girtiye. Bi ya min Hegel ji nuqteya hewce dike fikra xwe pêş de dibe, ango ji cihê hewce dest bi fikrê dike. Yên şaşiya dîrokî dikin Marx û Engels bi xwe ne, ango bi ekonomiyê ji rê derketine. Ji yeqînan jî wêdetir, ev ji rêderketin sedema bingehîne ku ji sed û pêncî salî zêdetir e sosyalîzm, ango têkoşîna azadî û wekeviyê û têkoşîna civaka demokratîk nagihîşî serketina her kes bendawarê wê ye. Ez wexta dibêjim Hegel a rast kiriye, nayê wê manê ku ez xeta wî ya teorîk çalakiyê qebûl dikim. Rastiya wî ew e ku zanîbûye ji ku ve dest pê bike. Ji bo şaşneyê fêmkirin ez vê xisûsê dubare dikim. Li Ewrûpayê pirsgirêk giştî ye. Ewrûpaya bi dewlet dibe pirsgirêk bi desthilatdarîbûna wê ye. Levî Athanê modern wê çawa şikil bigire? Ya Hobbes û Grutus destnîşan kirine, navend parêzî û hewcedariya mutlaq a bi dewletê ye. Ya wan kirî teorisyentiya mutlaqparêstiyê ye. Ji serdema feodal derbasbûna serdema kapîtalîst modela dewletê ya weke mutlaqparêziya modern gavavêtineke bingehîn a amûrekî çareseriyê dibînin. Lê ev amûrê çareseriyê krîzê bi temamî çareser nake. Pirsgirêka dewletê bi tevahî giraniya xwe dewam dike. Kapîtalîzm li Hollanda û Îngilistanê rola sereke dilîze û ev her du welat bi hegemonyadariya xwe ya mezin dikin, Elmanya û Fransayê dihejînin, van dorê li wan dikin. Fransa di têkoşîna ji bo hegemonyayê de li pê hev têk diçe. Elmanya hînê doza jê re dibêje yekîtiya neteweyî de bi ser neketiye. Ji xwe bi tevahî namzetên din ên Ewropayê yên li benda Îqbalê bi pirsgirêkên dewletê re heşr û neşr in. Qiraltî û mutlaqîyet van pirsgirêkan bi temamî nikarin çareser bikin. Mînaka Fransayê li nava rastê ye. Mutlaqîyetdarîya Louis ê Çardemîn yê bi heybet li hemberî hevgirtina Hollanda û Îngilîzstanê bi ser nakeve û di hundir de pirsgirêkên dewletê her mezin dibin. Mayên din çi dikarin bikin? Nakokîyên wan ên berjewendîyan û rewşên wan ên çanda madî û manewî jî rê nade ji bo bi pey modela dewletê ya Hollanda û Îngilîzstanê bikevin. Bûyera jê re tê gotin şoreşa Fransayê di vê rewşê û li hemberî van pirsgirêkan de qewim ye. Encama derketiya holê li pirsgirêka dewletê pirsgirêkên şoreşê jî zêde kirine. Lenîn badilhewa nabêje, dewlet û şoreş. Pirsgirêka desthilatdariyê bi temamî di rewşeke krîzê de ye. Hegemonya kapîtalîst a bi armanca çareseriyê ji krîza feodal re çareseriyê bîne pêşket, krîz hînê zêdetir kûr û giştî kir. Mutlaqiyet hildiweşe cumhuriyet tê îlankirin. Dema teroreke dijwar dest pê dike û li pê hev pêşnûmeya împaratoriyeke dîn û împaratorî mîna ji ezman hatibe tevahiya Ewrûpayê de hejîne. Fransa wî bi awahekî kes li bendê nebû naverastê bi galegal û çalakiyan bi gotineke hînê kibar bi teorî û şer dixeniqînin. Ma ji xwe ew giyotîn çi ye? Şîroveya hegelkirî şahane ye. Di şexsê Napolyon de ji bo dewletê vê tespîtê dike. Halê Xwedê yê daketiye ser rûyê erdê. Ji bo Napolyon jî wiha gotiye, Xwedayê li ser rûyê erdê dimeşe. Di jiyana min de ev yek ji şêweyê ravekirinê ye ku min gelekî jê sûd wergirtiye û ez li hemberî wê matmayî mame. Hevokeke mîna vê mukemel û bêqisûr a hem dewleta kevn û hem jî dewleta nû rave bike zehmet e ku mirov bibîne. Bîr biriye ku bi hevokekê ya bi hezaran pirtûkên pîroz û layîk xwestiye bîne ziman bêje. Ya rastî bi vê hevokê felsefe kiriye. Ez dikarim vê bibêjim. Îngilîz ekonomiyê, fransî civakê û alman jî felsefeyê baş dikin. lê ez dibêjim bi tehlûkeye ku mirov senteza van bike. Ez yeqîn dikim ku Napolyon ji bo mutlaqîyetparêziya Ewropayê ya li dora xwe belav bike, di sala hezar û heşt sed û du diyan de modela em dikarin jê re bibêjin dewleta netewe bi lêv dike. Dixwaze Fransewî bi tevahî bin dewlet, rabin ser pîyan û Ewropayê bînin ser rêya xwe. Di vê de bi ser jî dikeve. Napolyon şaristanîparêzekî feodal nîne. Ji xwe dixwaze wê li ser hîmê şoreşê di nava tofanê de bixeniqîne. Dilê xwe dibijîne împaratorên Romayê Sezar û Skender. Lê zeman rê nade vê yekê. Ji bo bibe împaratorekî bi vî rengî, atmosfera çandî ya madî û manewî tine ye. Îngilizistan jî li hemberî wî bi dizî, xasûkî û li gorî ekonomî polîtîkê, hunerê hegemonyadariyê bi hostayî dimeşîne. Napolyon ketiye rewşekê hema dîn nebûye. Ji nefîkirina li Girava Elbeyê ders negirtine. Ders girtibe jî, Napolyon hînê bi bez çar gavan diçe. Pir dijwar şer dike, lê li Waterlooyê têk çûye û gelekî şerpeze û perîşan e. Li Girava Saint Helen a li nava Okyanûsa Atlasê piştî neviya pênc salan li ber Sikratan sala hezar û heşt sed û bîst û yekê gotinên wî yên dawî wiha bûn, Franse, artêşno, berê xwe bidin Josephînê. Ev gotin bi awayekî mukemel û bêqusûr çalagerekî dewleta netewe xulase tînin ziman. Li ser navê Elmanan Hegel dest davêje teoriya wî, kulliyateke mezin a îdeolojîk çêdibe. Bê sedem ne gotine îdeolojiya Elman. Di pratîkê de dewleta Prûsyayê gav bi gav tê avakirin. Bilind û mezin dibe. Îngilistan ji bo dewletên Fransa û Awûsturyayê, di serî de ji bo împaratoriyên wan, paş ve bixîne palpiştiya Prûsyayê dike. Piştî serketina sedanê ya di sala hezar û heşt sed û hefteyê de û bi damezrandina Yekîtiya Elman, Prûsya weke hêza hegemonîk a duyemîn derket pêşberî Îngilizstanê. Ji parvekirina bêedalet a dinyayê nerehet e, para xwe dixwaze. Bi şerên cîhanê yê yekemîn û duyemîn ew ji weke Fransayê têk diçe û îdeya xwe ya hegemonîk ji dest dide. Ji şoreşa Fransayê heta sala hezar û neh sed û çar û pênc an îspat bûye ku krîza kapîtalîzmê çiqas kûr e. Ango krîzeke demekê nîn e û domdar e. Di Şerê Cîhanê yê Duyemîn de Führerê Elman Hîtler e. Bi xaça gamayî tê temsîl kirin. Gelek analîzên faşîzmê hatine kirin, di serî de marksîst analîzên ji aliyê lîberalan, muhafazekaran û anarşîstan ve hatine kirin, hemû jî pir xirab xapiyane, dixapînin. Ti ji wan jî bi awayekî dirust û têrtijî xwedî wê hêzê nînin rave bikin û her wiha xwedî wê niyetê jî nînin. Cihûyên ku bûn qurbanê qirkirinê jî întelektuelên wan di serê van xapînokan de tên. Ji ber ku Hîtler pîsîtiya hevpar a întelektueliya hemûyan û verşiya hevpar a pratîka siyasî ya tevan e. Dibêjin, Li ber dilê qirrakê çêlika wê mîna teyrê sîmir e. Ma ti ji wan jaliyê îdeolojîk û çalakiyan ve bibêje ya ez verşiyan pîsîtî bû. Fîlozofê elman ê bi koka xwe cihû Adorno jî bi heman awayî nebe jî hukmekî wî yê bi kurtî bê vê maneyê heye ku gelekî manedar dibînim. Min hukmê wî yê yekemîn ê derbarê modernîteya kapîtalîst de gotibû û weke gotineke manedar wiha gotibû, Jiyana çewt rast nayê jiyên. Bi hukmê xwe yê duyemîn jî îşaret bi kampên komkujiyê kiribû, maneyên wan ji hev derxistibûn û gotibû, Li ser navê tevahî îlah û pîroziyan tu mafê gotinê yê benê adem nemaye. Dibe ku gotin bi gotin bi vî rengî nebe, lê min cewherê gotina wî welê ravekir. Dixwaze bibêje qirkirin bi ti awayî nayê ravekirin. Maskeya şaristaniya me ji rûyê wê ketiye xwarê. Mafê axaftinê nemaye. Li ser şopa rastî ya dibistana felsefeyê ya Frankfûrtê ye. Lê ji ber ku bi guneh lewitîne, dilşikestîne, bi mikurhatinên xwe xemgîn û xeydokîne. Gelekî girîng e ku Benyamin û Adorno para îdeolojiya cihûyan di vê de dibînin û li xwe mikur tên. Yekîtiya Ewropayê bi rewşa xwe ya heyî tevgerek e ku ser vê pîsîtiyê digire. Ez yeqîn nakim ku bin xwe paqij kiriye. Mezinbûn û kûrbûna krîzê dewam dike. Pêngava mezin a sêyemîn a globalbûnê, krîzê bi kûrahî li zeman û mekan belav dike û bi vê pratîkê dixwaze kontrol bike. Sîstema Sovyetê kengî di sala hezar û neh sed û heştê û nihan de bi awayekî fermî ji hev de ket, hem xisleta wê ya dewleta netewe û hem jî rola wê a domdar di krîzê de hatibû îtirafkirin. Piştî sala hezar û neh sed û çil û pênc an hêza nû ya hegemon Dewletên Yekbûyên Amerîkayê weke hêza serketî ya şerê sar herêma sereke ya krîza sîstemê lê herî demeke dirêj dewam kir, Rojhilata Naverast weke herêma şerê stratejîk îlan kir. Li rojhilata weke Lûwîzê şazdemînê dewleta netewe, li rojhilata naverast darvekirina serokwdewletê Iraqê Sadam Huseyîn bi awayekî sembolîk çi tîne ziman. A. Pêşketina netewe, diyardeya netewe. Wexta ku civak weke civaka komina destpêkê, civaka dewletê û civaka demokratîk di nava xwe de tê dabeşkirin, ev bi pirsgirêkên rêveberî û çînîbûnê re têkildar e. Dabeşbûna di çarçoveya rastiya netewe de zêdetir bi bûyerên siyasî, hiqûqî, çandî û ziman diyar dibe. Ne bi tenê şêweyekî netewe, mirov dikare behsa şêweyê gelek neteweyan bike û ev manedartir e. Ne netewên li ser heman hîmî ava kirî, lê belê mimkun e ku mirov behsa yên li ser hîmên gelekî ji hev cihê ava bûne bike. Em wexta hewl bidin maneyê bidin kategoriya netewe, diyardeyeke giştî ya civakî heye ku divê mirov timî li ber çav bigire. Dema em wê li ber çav bigirin em ê karibin jê gelekî hîn bibin. Di serî de kilam bi tevahî komên mirovan pirsgirêka wan a ew bibin ew heye, Ango ez civakek an jî komeke çawa me? Fena ku nasnameya xwe dixe ber lêpirsînê. Çawa ku her mirovek navek û pênaseyekî xwe heye, ji bo civak an jî koman meseleya nav û nasnameyan jî ji pêdiviyekê wêdetir mecbûriyet e. Bi qasî ku di çavên mirov re biçin li naverastê gelek civakên bi xisletên cihê hene ji lewra pir xwezayî ye ku wê xwe îfade bikin û xwediyê nasnameyê bin. Naxwe wê bibin mîna endamên malekê yên nav û nasnameyên hev nizanin û bi vî awayî hewl bidin têkiliyê deynin. Ji xwe mirov şêweyekî bi vî rengî nikare ji bo civaka kilan jî bifikire. Bi hêsanî kesek ji yê ya din re bêje were, ev yek bê navhildan nabe. Ji xwe gelek xisletên xweser û cihêk yên civakan hene, bê navhildana wan û bê navlêkirinê, têkilîdanîn, ketina nav zanîn û çalakiya civakê tewş e ku mirov behsa pêşketinê bike. Di rewşeke welê de civakeke bê ziman tê hişê mirov ku ev yek li cem heywanan jî nîne. Zimanê wan jî yê sembolan heye. Pir ziman, pir çand, pir siyaset û pir hiqûq mumkun in. Lê di nava tevna van têkiliyan hemûyan de jî nav û nasname şert e. Neteweyek bi du ziman, çand, siyaset û hiqûqê dibe û hebe lê ev jî pêdiviya bi nav û nasnameyê ji holê ranake. Ji bo bi hevreman û jiyana pirnasname û rengên cihê hilbijartina rêbazên rast hewce dike. Ji xwe wekî din jî civak pêk nayên û nayên rêvebirin. Klanek xwe bi totemekê îfade dike û ev yek jî nîşan dide û piştrast dike ku ev rastî çiqasî kevn e. Ji bo totem mirov bi awayekî besît dikare bibêje ku nasnameya klanê ye. Mirov hînê jî dikare vê têkiliyê li cem hin klan û qebîleyan bibîne. Civaka Sumeran xwe bi nasnameya perestgehê îfade dikir û bi vê jî têkiliya di navbera bawerî û navlêkirinê de nîşan da. Perestgeh formeke tevna têkiliyan e. Ji bo civak maneyê bide xwe, gihiştiye asteke analîtîk. Wexta mirov li tevahiya têkiliyên di perestgehê de binêre, ango li nasnameya wê binêre, têrê dike ku mirov bi giranî wê civakê nas bike. Di roja me ya îro de gelek nav û paşnavên sembolîk û mucerred hînê berfireh in û hebûna civakê bi giranî nîşan din. Perestgeha bajêr, Xweda û xwedawendên bajêr gelek nîşaneyan didin me ku civak xwediyê çiqas hêzê ye û xwediyê kîjan têgînan e. Hînê jî gelek qîmetê bi mekanên pîroz din ev jî ji ber nirxê nasnameya wan e. Bi vî awayî dikarin xwe bibînin. Ji xwe têgihîştina em jê re cewherî dibêjin ev e. Nasname têgihiştinê îfade dike, têgîna herî bi serwextî û têgihiştî ya derbarê hebûna xwe de ye. Di dînên yekxwedayî de nasnameya civakê dîn û xwedê bi xwe ne. Civakeke bê dîn, dînekî bê civak kes tesewir nake. Weke encama vê têkiliyê mirov dikare dîn û xwedayê wî weke bûyera serwextbûna civakê li hebûna xwe bi nav bike. Ji bo mirov civakên îslamî nas bike, divê mirov binêre çendîn li têgihiştina dînî serwext bûne. Bê guman aîdiyetên wan ên din jî hene. Mînak weke nasnameya cinsî, nasnameya siyasî, nasnameya qebîleyî, nasnameya çînî, nasnameya entelektuelî û her wekî din. Lê li van bi tevahî mohra giştiya dînî heye. Atîna û Roma bi serê xwe nasname ne. Ez behsa serdema antîk dikim. Welatîbûna Atîna û Romayê nasnameyeke neqane bû. Bi hêsanî nedidan her kesî. Ev jî dibe nîşan ku bajar çiqasî xwedî şexsiyet û rûmet e. Nasnameya girek û îtalîk hînek gelek pirnisî û bintûte ye. Di serdema navîn de qewmiyet pêş dikeve. Dîn di vê mijarê de bi fonksiyon û kêrhatiyeke girîng radibin. Mînak, Îslam di heman demê de bilindbûn û têgihiştina Erebtiyê ye. Musewîtî bi Cuhutiye re yek tişt in. Xirîstiyantî ji bo Ermenî, Suryanî û Grekên pir zû bûn Xirîstiyan nasnameyeke girîng a qewimî jî îfade dike. Di zik hev de hev xwedî dikin. Fonksiyoneke girîng a dînên yekxwedayî ew e ku ji nasnameya eşîr û qebîleyê dibihûre. Bi qasî nasname û têgihiştina netewe nebe jî, têgihiştina qewmî bi giranî li serdema navîn li Rojhilata Naverast pêkhatineke civakî ye ku dînên yekxwedayî tê de bi tesîr bûn. Wexta mirov têkiliya dînan bi qewmiyetê re deyne, mirov dikare wan weke proto-milletgirî bi nav bike. Li cem tirkan dîn amûrekî girîng ê nasnameyê ye. Eger Îslam nebûya, li Rojhilata Naverast wê qewmiyeta Tirk û Ereb bî îhtimaleke mezin hînê pirnisî bûya. Mînak mirov vê rastiyê dikare bi Tirkîtiya Xezarê ya Musewî û Erebên Xirîstiyan bibîne. Ji bo her gel û qewmî têkiliya wan a bi dîn re encamên cihê dane. Li Ewrûpaya di serdema navîn de belavbûna Xirîstiyantiyê bi giranî bi pêşketina qewmî re di zik hev de pêk hatiye. Têgihiştina qewmê hevpar mîna li cem komên qebîleyên berê li cem qebîleyên Tirk û Ereban jî çawa hat dîtin gelekî qes bû. Xrîstiyantî beriya modernîteyê di têgihiştina qewmî de bi roleke tesîrê bike rabûye. Ango civaka çûyê ji wan re negotiye hûn fransawî ne yan jî elman in. Lê bi heman têgihiştina dênî nê zî tevahiya qebîleyên elman û fransî bûye û di çarçoveya nasnameya hevpar de ji bo pêşketina qewmî bûye gavavêtineke mezin. Gava duyemîn jî pêşketina siyasî ye ku bi awayê qiraltiyan pêk hatiye. Di qebîleyan de ji bilî dînên hevpar qiraltiyeke wan a hevpar jî pêk hatiye û ev yek di pêkhatina netewe de gava dawî ya herî mezin e. Ev rewş ji bo Fransayê xweser e. Bi pêşketin û xurtbûna bazarê re têkiliyên civakî zêde bûn û bi vê re em dikarin behsa çêbûn û derketina netewe bikin. Li Ewropayê derketina neteweyan di destpêkê li gorî vê modelê pêk hatiye. Li gorî vê yekê, netewe, têgihiştina qebîleyê, têgihiştina dînî, otorîteya siyasî ya hevpar, tevahiya têkilî yan jî diyardeyeke civakî ye ku li dora bazarê çêdibe. Mirov ji vê re bibêje civaka netewe belkî manedartir be. Netewebûyîn û dewletbûyîn heman tişt nîn in. Mînak Qiraltiya Fransayê hilweşe jî weke neteweya Fransayê wê bimîne û hebûna xwe dewam bike. Eger mirov netewe bi tarîfeke giştî bi komên çand û ziman ve girê bide, belkî mirov karibe bêtir jê hîn bibe. Lê eger mirov bibêje bi tenê bi çand û ziman netewe diyar dikin, wê ev yekê bibe nêzîkbûneke gelekî kêm û teng. Gelek çavkanî hene ku netewe û netewebûyînê pêk tînin. Siyaset, hiqûq, şoreş, huner, nexasim wêje, muzîk, bazara ekonomiyê hemû di netewebûyînê de rol digirin. Têkiliya neteweyan yekser bi sîstemên siyasî û ekonomîk re nînin, dikarin tesîrê li hev bikin. Netewe mijareke ku têra xwe şîlo ye. Ji lewra gelekî girîng e ku mirov derheqê vê mijarê de hişyar û bi tewazun be. Civakên roja me ya îro bi piranî civakên netewebûyî ne. Her çiqas komên marjînal ên nebûne netewe hebin jî bi piranî civak netewe ne. Hema bêje ferdekî neteweya xwe nebe nemaye. Divê mirov netewebûnê weke rewşeke xwezayî ya civakê bifikire. Tevahiya dîroka şaristaniya netewe weke krîz bi tenê di sîstema kapîtalîst de qîmeteke xwe ya mezin çêbûye. Ya rastî li ser navê netewe spekulasyonên xeternak, felaketên mezin amade kirine. Pir zêde destnîşankirin û balkişandina ser hêmanên netewe pêk tînin destpêka felaketane. Eger mînak bidin, em ê bibêjin têkiliya di navbera netewe û siyasetê hêmana sereke ye ku di pêkhatina îdeolojiya milletgiriyê de rol digire. Rawestgeha dawî ya siyaseta neteweyî wê desthilatdariya faşîzmê be. Netewiyeta wêje dîn û ekonomî sor dike wê heman encamê bide. Yekdestdariya kapîtalîst li ser navê çareserkirina krîzan rêya herî hêsan hildibijêre û bi tevayî hêmanên netewe pêk tînin, ango ekonomî, dîn, hiqûq, huner, spor, dîplomasî û li ser navê welatparêziyê çi hebe, bi netewebûneke xurt digihîne yekparebûneke bi rêk û pêk û bi vî awayî faktoreke bi tenê ya civakê nahêle ku neke desthilatdar û li gorî her neteweyî dikare bihesibîne ku ew ê herî xurt e. Encamê vê gelekî bi tehluke û xeternak bûne. Ewropa veguherandine gola xwînê li tevahiya dinyayê rê li ber şeran û encamên di dîrokê de nedîtî vekiriye. Ev çalakî netewebûn nîne, ev dîndarkirina neteweyê ye. Ev jî dînê miletgiriyê ye. Bi awirê sosyolojîk miletgirî dîn e. Ez ê di sernavê pêwendîdar de li ser vê mijarê rawestim. Dîn bi xwe jî ji ber ku tehlûkeya qewmiyetgiriyê dizanin, bûne xwedî helwesteke hevgirtî û enternasyonalîst, ango helwesteke ummetparêz. Di vê mijarê de dema herî kirêt a dîroka şaristaniyê dema kapîtalîzmê ye. Ji bo neteweyan modela herî kêrhatî modela neteweya demokratîk e. Pir girîng e ku mirov fêm bike di mijara netewe de civaka demokratîk di warê çareserkirinê de ew civake ku dikare vê modelê pêş de bibe. Netewe herî baş dikarin di sîstema civaka demokratîk de çêbibin û pêş bikevin. Divê ne bi şer û pevçûnê bi têgihiştina dewlemendiya çandî piştgiriya hev bikin û heta dikarin neteweyên neteweyan, neteweyê jor weke qonaxeke dîrokî pêk bînin. Ji bo netewe nebin sedema şeran, di nava piştgirî û aştiyê de weke dewlemendiyeke çandî bi hev re bijîn hewcedarî bi sîstema demokratîk heye. Ji ber ku mijar gelekî girîng e, ez hêvî dikim ku her care wextê wê hat bi berfirehî guftûgo bikim. Ji bo rizgarbûna ji pirsgirêkên netewe divê mirov netewe înkar neke, faktorên wî pêk tînin zêde netewî neke, netewe bi faktorên wî pêk tînin rave neke, nexasim divê mirov wan bi rêya siyasî zêde neke destikê desthilatdariyên miletgir û li hemberî vê jî divê mirov têgihiştina li neteweya demokratîk pêş de bibe. Rêbazeke bi vî rengî wê çareserker be. Bê binavkirina dewletê. Di dîrokê de û di roja me ya îro de têgîna dewletê têgîna herî hatiye bikaranîne. Lê dîsa têgîna herî kêm tê naskirin û binavkirine. Têgîneke ku di nava tariyên kûr de maye. Di derbarê dewletê de cehalet û nezanîneke mezin heye. Bi qasî ku mirov dîrokê û roja me ya îro ji hev derxîne, dîsa ji bo rewşa civaka bi krîz li dawiyê bihêle, divê têgîna dewletê rast bi nav û şîrove bike. Ya herî xeternak jî ew e ku yên xwe dewlet dizanin amûra lê siwar bûne nizanin çi cur re ye û yên li dervê wê jî mane ango yên li pê wê diçin dewletê şaş bi nav dikin, nexasim sosyalîzma pêkhatî Di vî warî de felaket heke mezin bû. Wexta rewş ev be, diyaloga di vî warî de dişibe ya ker û koran. Yan jî dişibe arîşeya piştî ku birca Babîlê ya bi ser komên bi heftê û du zimanan dipeyivîn de ketî. Para bêhtir mirov dewletê weke qadekê difikirin ku lê pirsgirêk têne çareserkirin, Bûyîna di nava dewletê de bi rizgarbûna ji tevahiya pirsgirêkan re yek tişt tê dîtin. Jixwe gavek ji vê jî wêdetir dewlet weke dewletxweda tê tesewirkirin. Têgihiştineke hûr û kûr a sosyolojîk nîşan dide ku tevahiya dîroka şaristaniyê, xwedayetî û dewletdarî di zik hev de pêş ketine. Fonksiyona rahip a dewletbûyînê de sedema bingehîn a di zikhevdebûna dewlet xwedê de ye. Wexta rahiban dewlet ava kir, nexasin Pentawona Xudayan a di nasnameya perestgehên Sumeran de weke hêmanê îdeolojîk cih girt, ji sedî sed weke maskeya îdeolojîk a rêveberên siyasî hat bikaranîn. Gaveke pêş a Qral Rahib Qral Xudê ye. Heta bi Împaratoriya Romayê têgînên Qral Xudê yan jî împarator ên bi koka xwe ji perestgehên Sumer re hatin bikaranîn. Dînên Brahîmî ev têgîn weke Xwedê pêxember yan jî Xwedê qasit bi kar anîn û bi vî awayî xwestin hinekî fîgurên însanî tevlî bikin. Di vê yekê de bi ser ketine. Rewşeke balkêş di mîtolojiya Yunanan de cihêkirina ji hev a mirovtî û xwedatiyê ye. Hesiodos bi asta têgihiştina xwe Pantaon çêkir û weke ku têkilîdanîna wê bi mirov re qedexe kiribe xuya dike. Bi israr têkiliya xuda xudawendan weke kastekê têhiştin. Kasta li cem brahmanên hindî hişktir e, mîna pêşneke pirnisî ya qral xudayan e. Însanbûyina xwedê têkilîdanîna bi wî re bi hêsanî qebûl nakin. Eger em bi zimanê zanistê bêjin, di asta îdeolojîk de Xwedê nadin ber ku qebûl bikin dewlet ji alî mirov ve hatiye avakirin. Hewl didin dewletê qat bi qat pişperde bikin, dixwazin wê di rewşeke îlahî de bihêlin û bi vî awayî wê baweriyeke hişk û mezin biparêzin. Ji lewra têginîn weke dewlet mezin e, pîroz e, amûra bingehîn a rizgariyê ye û her wekî din koka xwe ji rahibên Sumeran ên pêşî dewletavakirine digre. Di malzaroka perhezgehê de hatiye avakirin ku min berê hew dabû bi awayekî berfireh analîz bikim. Eger em di çarçoveya ravekirina li jor de dewleta netewe ya Hegel bi Napolyon dayî dest pê kirin û weke daketina Xwedê ya rûyê erdê destnîşan kir û dîsa di şexsê Napolyon de ew weke meşa Xwedê sembolîze kir bibînin em ê karibin gelekî jehîn bibin. Dewleta netewe şêweyê herî dawî yê dewleta Xwedê ye. Di heman demê de şêweyê herî bi tehluke yê dewletê ye. Şîroveya zanistî sosyolojîk jî hînê nû hewl dide vê kulmoza têkiliyan bi nav bike. Ez yek ji wezîfeyên xwe yên bingehîn dizanim ku vê mijara demeke dirêj li ser wê diponijim bi guftûgokirinê parve bikim. Ez hêvî dikim ku zihnê mirov rohnî bike. Eger mirov dewletê di çarçoveya desthilatdariyê de bi nav bike, heye ku bibe destpêkek baş. Mirov dikare ji tevahiya şêweyên desthilatdariyê yên bûne hiqûqî re bibêje dewlet e. Desthilatdariya di nava yekparebûna saziyên bi rêzikan diyarkirî û çarçoveya wan danî de xurt bûye, ji aliyê hiqûqî ve dewletê baş rave dike. Lê dîsa jî têrê nake. Ji ber ku naverokê rave dikin û bi şêwe temam dikin, dîsa ji ber ku berfirehî û şêwe bi hev re digrin dest, hînê perspektîfeke temamkertir pêşkêş dike. Em kengî vê helwestê bi pêşketina dîrokî civakî re bigînin hev, em dikarin xwe bigînin mane û vegotineke giranbiha û berfireh a binavkirinê. Haya min ji gelek binavkirinên dewletê heye. Dubarekirina klîşeyên demeke dirêj hem di kampa sosyalîst hem jî di ya lîberal de hatine ji ber kirin hînker nîne. Bediya her tiştî divê ez diyar bikim ka dewlet çi nîne. A. Bêdengkirin an jî di tewazunekê de hiştina şerê çînî nîne. Weke amûrekî zextê yê Çînê tê binavkirin û ev yek weke aliyê wê yê zêdetir derdikeve pêş tê nîşandan. Lê ev têgîn pêş de nabe. B. Rakirina ji holê ya rewşa kaosê nîne. Îdiayê wê yên di derbarê ewlekarî û nîzamê de ji rastiyê dûr in. C. Qada çareserkirina pirsgirêk û hedefan hîç nîne. Berava cî platformek e ku pirsgirêkan dike konkren, dixe krîzê û wan dewam dike. D. Têkîliya wê ya bi pîroztî û xwedatiyan re bi tenê mîtolojîk û îdeolojîk e. I. Weke hêza rêveber û pêkhêner a çand, dîn û netewe ti tiştî îfade nake. Em van xalan hînê dikarin gelekî zêde bikin û bi giranî tevahiya wan propaganda ne. Dewlet bi rewşên behsa wan têne kirin mijûl dibe. Lê dîrok nîşan dide ku bi tevahî dewleta naverast kiriye selexane, asîmîle kirine, civakên kesland afirandine û mirov kirine ehmeqê eqlê spekulatîf. Ji van û wê detir jî tu rola bingehîn pêk naanîne. Ez pozîsyona dewletê ya di rêvebirina civakê de înkar nakim. Ez weka anarşîstan binavkirina dewletê û şêweyê bêdewletbûnê manedar û awayekî bicîhanînê nabînim. Mîna sosyalîstan rastiya wan a derketiya holê ew e ku bi pratîka xwe ya sed û pêncî salî bi ser neketine. Gelek rastî gotine lê ev yek çewtiya wan a bingehîn ji holê ranake. Gotina lîberalan a dibêjin herî kêm dewlet ji aliyekî ve manedartir e. Haya wan jê heye ku dewlet yekdestdariyeke ekonomîke xwe ferz dike. Lê ji ber ku bi heraret tînin ziman ku kapîtalîzm ekonomiya herî berdar e, eşkere dibe ku ew derewkerên mezin in û bi tevahî bi navkirinên wan ên dewletê tewş in. Di çarçoveya maneyeke teng de, mirov dewletê wek yekdestariya ekonomîk a li ser berhemnirxê zêde ava bûyî bi nav bike zêdetir ravekere. Dewlet ji bo berhemnirxê zêde ji civakê vedize, ji amûrên îdeolojîk bigire heta amûrên zorê xwe li ser civakê mîna avahiyeke jor weke yekdestekî bi rêxistin dike. Eger em di çarçoveya vê maneya teng de li dewletê binihrin, li gorî analîzên dawî, polîtîkzanî û siyaseta dewletê koordînasyoneke hunerê rêveberiyê ye ku pê berhem nirxê zêde bi dest xwe vetîne. Eger em bi formulasyoneke hişkeber îfade bikin em ê welê bibêjin. Dewlet, ango berhem nirxê zêde, amûrên îdeolojîk, amûrên zorê, hunerê rêveberiyê. Em dema dewletê di nava tevahiya pêşketina wê ya dîrokê de bigirin dest, em ê bibînin ku ev hêman hemû li ser kar in. Ji bilî van hêmanan an jî faktoran ne wek yekparetiyê ne jî yek bi yek amûrbûna mîna dewletê binavkirin, dikare derfetê bide ji bo guloka têkiliyan a bi navê dewletê ji hev derxîne. Yek, Gotina dewlet desteserkirina berhemê zêde ye, rast e lê bi navkirinek gelekî kêm e. Du du, Jaliyê îdeolojîk ve bi awayekî xwedayetî, pîroztî yan jî weke siya xwedê ya li rûyê erdê, Zîlullah, û şêwegirtina wî bi awayekî berçav nîşandan ji kirasîlêkirina îdeolojîk a li her cure zordariyê wêdetir ti encamê nade. SSC, Mirov dikare ji dewletê re bêje zordariye, lê ev gotin hêmanên din di nava xwe de nahewîne. Ji lewra pêş hukmekî exlaqî ye ku qîmeta wê ya zanistî gelekî kêm e. Çar, Têgihiştina ku dewletê weke hunerê rêveberiyê şîrove dike, herî kêm bi qasî şîroveyên exlaqî hêmanên din ên dest ji wan nabe ji nedîtî ve tên, rûyê dewletê yê rastî vedişêrin û ji lewra jî şîroveyên bi tehlûke ne. Bêguman her hêmanê hat diyarkirin di hebûna dewletê de cihekî xwe yê girîng heye lê her yek ji wan bi serê xwe nabe ku weke dewletê bêne binavkirin. Şîroveyên di vî warî de têne kirin, hin ji wan hin hêmanên dewletê pêk tînin derdixin pêş û bi vî awayî yek ji ya din cihê dibe. Mirov dikare dewletê di tevahiya dîrokê de li gorî dabeşbûnên wê tasnîf bike. A. Li gorî çînên civakî yên ku berhem nirxê zêde ji wan tê vedidizîn. Yek, dewleta koledar. Şêweyekî dewletê ye ku mirov ne bi keda xwe bi tevahî hebûna xwe bi efendiyên xwe yên dewletdar û dewletê ve girêdayîne û bi nanozikê dixebitin. Şêweyê bingehîn ê mitînkariya serdema pêşî yê şaristaniyê ye. Du du. Dewleta feodal, şêweyeke ku koletî bi sînor hatiye nermkirin, cihêtiya serv ji koleyê kevn mafê wî yê malbata avakirinê ye. Her çiqasî di pratîkê de biciyanîna wê zor be û bi gelek şertan ve hatibe girêdan jî, ji ber ku derfet daye berhem nirxê zêde şêweyekî dewletê ye di şaristaniya serdema navîn de hatiye ceribandin. Sesê dewleta kapîtalîst, şêweyekî dewletê ye xwe dispêre çîna civakî ya keda karker li keda bazarê weke mal difiroşe. Jê re şêwe gotin pir li cih nîne, mirov jê re bêje beş an jî avahî durustir e. Dewleta serdema şaristaniya kapîtalîst e. Bê şêwazekî din ê dabeşbûnê di derbarê hebûna etnîk a beşê rêveberan de ye. Yek, dewleta rahip, Ji ber ku ji aliyê koma rahiban ve hatiye damezrandin, bi vî navî tê hildan. Têgînên weke perestgeh, dewleta pîroz an jî dewleta Xwedê di nava kategoriyê de cî digirin. Du du. Dewleta xanedan. Li gorî xanedanê di rêveberiya wê de cîh digire têbinavkirin. Mirov dikare jê re bibêje dewleta ezbet û silaleyane. Şêweyekî dewletê ya rêveberiyê ye ku di tevahiya serdemên şaristaniyê de û heta di nava dewletên roja me ya îro de jî gelekî bandora xwe heye. Dewleteke ku ji koma malbat an jî xanedanekî pêk tê. Sisê, dewleta qewm an jî eşîrê. Dewleta di bin bandora qewm an jî eşîrê de ye. Nexasim di serdema navîn de wexta têgihîştina qewm an jî eşîrê pêş dikeve xwe nîşan dide. Dewleta li cem dîn û qewmên weke xirîstîyan, îslam, cihû, hind, çîn û her wekî din dikarin di nava vê de bêne binavkirin. Di vir de dîn bi rola qewmkirinê radibe. Çar, Dewleta neteweyî, Di bingehê wê de civakên netewebûyî hene. Di çarçoveya maneyeke teng de dewleta serdema nû ye. Ne bi tenê serdema kapîtalîst, serdema demokratîk jî wê dixe bingehê xwe yan jî ya rastî pê re di çarçoveya dewlet demokrasiyê de li hev dike. Wexta her du bi hev re dibin, ango rejîma dewlet demokrasiyê bi hev re dimeşe jî mirov dikare jê re bêje dewleta neteweyî. Ji dewleta netewe cihê ye. Ji ber ku di dewleta neteweyî de gelek netewe dikarin cih bigirin. Pênc, Dewleta netewe, Di nava wê de neteweyekî bi tenê heye. Bi tevahî endamên netewe li ser hîmekî miletgiriya dînî xwe bi dewletê re yek dihesibînin. Weke dewlet û netewe bûbin yek. Şêweyê bingehîn ê dewleta şaristaniya kapîtalîst e. Dewleta faşîst di heman demê de ji dewleta netewe re dibêjin. Di demên li dijî şoreşan an jî rezîmên krîzên yên domdar de di kapîtalîzmê de reng digire. Mirov her duyan nikare ji hev bike. Cê. Şêwazekî din ê dabeşbûnê jî di warê neqandin û tayînkirinê de ye, ango ji bav derbasî kûr dibe yan jî bi zorê diçe serê rêveberiyê. Yek. Dewleta monarşîk. Kesek weke sembol rêveberiyê temsîl dike. Di vir de dewlet û rêveber dibin yek. Ev kes dikare monark, qral an jî împarator be. Dibe ku ji bav derbasî kor bibe yan jî dibe ku bi darê zorê rêveberiya monarşiyê dest biguhere. Di tevahiya serdemên şaristaniyê de ev hatiye dîtin. Ev yek di heman demê de qelsiya bi sazîbûna dewletê nîşan dide. Du du. Cumhuriyet. Koma sereke ya rêveberiyê bi hilbijartinê diçe ser kar. Kesek jî dikare were hilbijartin hezar kes jî, ev girîng nîne. Girîng be jî cewher naguherîne. Carnan cumhuriyet û demokrasî tê tevlî hev kirin. Ev şaşiyeke mezin û bi tehluke ye. Cumhuriyet şêweyekî dewletê ye. Hilbijartin ji bo rêveberiyên saziyên dewletê yên bi awayekî xurt hatine sazkirin tê kirin. Naxwe weke rêveberiya gel ji bo demokrasiyê nayê kirin. Demokrasî sîstemeke pir cihê ye. Şêweyekî rêveberiyê ye ku di şêwazê dewletê de nîne. Hemin saziyên demokrasiyê jî hene. Ji bo van saziyan jî hilbijartin tê kirin. Lê dewlet û demokrasî weke cewher ji hev cihê dibin. Marksîst jî di navê de bi tevahî entelektuelên ronakbîr ev rewş tevlî hev kirine. Li cem Lenîn jî tevlî hevkirin heye. Di navbera şaristaniyên fermî yên kakilê dewletê pêk tînin û rewşa demokrasiyê de cudahiyên xisletan heye. Ji lewra girîng e ku mirov rêveberiya demokratîk û rêveberiya dewletê tevlî hev neke. Ji xwe dewlet weke esas rêwresmeke rêveberiyê ye. Rêveberiyeke sazîbûyî ye xwe dispêre hezar salan. Fonksiyona hilbijartinê di rêveberiyê de gelekî bi sînor e. Ya rastî ya bi hilbijartinan dibe ew e ku klîkên yekdestar ên cûr bi cûr di nava dewletê de li gorî rewşa xwe ya hêzê Yek serdestî ya din dibe. Kîjan kilî xurt be ew tê hilbijartin. Naxwe rewşeke ku bi navê demokrasiyê yan jî serketina demokrasiyê li naverastê tine ye. Di her demokrasiyê de jî şert nîne ku her kes bi hilbijartineke mutleq were wezîfedarkirin. Di demokrasiyê de kesên nehilbijartî jî dikarin di rêveberiyan de rol bigirin. Lê ya girîng ew e ku civaka demokratîk rêveberiya xwe bi navberên Kurd, bi pêşketin û berdariyên cihê, bi afirînerî, mafan, azadiyan û wikeviyan pêk bîne, ji bo vê şans bide û bi hilbijartinan diyar bike. Dê şêweyekî din ê dabeşkirinê li gorî komên nirxê zêde vedidizine. Yek. Dewleta cotkar. Wexta ku ev dewlet cara pêşî hat damezrandin, weke rêveberiyeke berhemê zêde yê cotkariyê deste ser bike xwe bi rêxistin kir û ji lewra jî mirov fêm dike ka çima bi vî navî hatiye hildan. Tevahiya dîrokê gelek dewlet an jî klîkên cotkar ên li gorî hêza xwe di nava dewletê de cî girtin, mirov dikare wan weke dewleta cotkar bi nav bike. Du du dewleta bazirgan, ango dewleta merkantelîst. Dewleteke ku bi rêya rêxistiniya bazirganiyê berhemnirxê zêde bi rêbaza vedizînê de seser dike. Mînak di dîrokê de dewletên Asûr û Fenîkeyî ji vî cureyê dewletê ne. Di roja me ya îro de hîne jî dewletên kilîka wan a bazirganiyê bihêz hene. Sisê, dewleta fînansê. Dewleta xwedispêre hêza pereyan. Ji bo vê em dikarin Swîsreyê mînak nîşan bidin. Ji vê jî girîngtir, ji ber ku serdema dawî ya global a kapîtalîzmê weke serdema fînansê jî tê qebûlkirin, mirov dikare bibêje, Di roja me ya îro de klîka fînansê û yekdestiya wê di nava tevahiya dewletan de bihêz dibe û li ser rêveberiyê dibe xwedî hêzeke diyarker. Çar, Dewleta îndustriyê. Nexasim bi şoreşa endustriyê re hilberîna endustriyel di ekonomiyê de bi roleke sereke rabû û ji lewra gelek dewlet hene ku bi vê xisletê têne binavkirin. Di sedsala nozdemîn de ji bo gelekan îdeal bû ku bibin dewleta endustriyê. Ji ber ku endustrî bûyûn û dewlet bûyûn hemnav bûn. Tevahiya dewletên dihatin avakirin dixwestin demek berî demekê bin dewleteke endustriyê. Ji lewra klîka dewletê ya herî bihêz ji endustrîvanan pêk dihat. Di sedsala hîjdemîn de bazirganên mezin, di sedsala nozdemîn de sanayîvan, ji sedsala bîstemîn heta roja me ya îro bi giranî malîyevan, klîkên bingehîn ên yekdestdar in di nava dewletê de hêlîna xwe çêkirine. Gloka têkiliyan a jê re dewlet tê gotin, ya esas ji aliyê van klîkan ve tê rêvebirin. E. Şêweyekî dabeşkirinê yê balkêş heye. Binavkirinên sexte yên dewletê hene. Ev jî ji bo sergirtin û veşartina yekdestdarên dewletên kapîtalîst in ku bi rola amûrekî îdeolojîkê sergirtin û veşartinê radibin. Bi van dewletên sexte dikin ku dewlet nabe êdî were binavkirin. Ev modelên qaşo dewletê ji avahiyên îdeolojîk pêk tên. Ji lewra mirov van modelan di ber çavan re derbas bike heye ku mirov ji wan hîn bibe. ji ber ku atmosfera rojane bi van têgînan hatiye dagirkirin. Yek, dewleta lîberal, têgîna popüler a îdeolojîk a ekonomîvan polîtîkvanan e. Wergera vê, dewleta azad e, lê têgîna azadî û dewletê bi ti awayî li hev nakin, beravacî û dijberê hev in. Dewlet bi xwe tê maneya bi sînorkirina azadiyan. Tevahiya dîrokê yek ji pirsgirêkên mezin parastina mafên kom û kesan li hemberî dewletê ye. Ev têkoşîn di serê şerên hiqûqî û siyasî yên bingehîn de hatiye. Her wiha weke dewleta herî kêm li ekonomiyê mudaxele dike tê binavkirin. Lê ya rastî dewlet tenê dikare bi yekdestariya li ser aboriyê hebe. Ji lewra gotina dewleta herî kêm mudaxele dike gotineke berredayî ye. Ev yek bi cewher û nasnameya dewletê re li hev nake. Belkî jî bi vê têgîniyê dixwazin pêşî li yekdesdarên ekonomiya kapîtalîst vekin, para wan zêde û pir bikin. Du du, dewleta sosyalîst. Ev têgîn ne xasim di kampa sosyalîzma pêkhatî de gelekî tê bikar anîn, herî kêm bi qasî têgîna dewleta lîberal berra dayiye. Beriya her tiştî divê em bibêjin ti têkiliya sosyalîzmê bi dewletê re nîne. Dewlet herî kêm bi qasî demokrasiyê bi sosyalîzmê re jî li hev nake û dij hev in. Gunehê herî mezin ê oportonîzmê ye ku dewleta ji tevahiya klîkên yekdestar ên mezin ên ekonomîk ên dîrokî pêk hatî weke rejîma wekheviyê bi sosyalîzmê re tevlî hev kiriye. Diyardiya em behsa wê dikin weke sosyalîzma fîrewnan jî tê binavkirin û di roja me ya îro de berdêla vê gotinê dewleta sosyalîst e. Ji ber ku bi awayekî eşkere şêweyekî dewleta kapîtalîzmê ye, bi proto-faşîzmê re gelekî têkildar e. Ji lewra di sosyalîzma pêkhatî de berdêla dewleta netewe tê. Dewleta netewe hem karektera rastî ya lîberalîzmê û hem jî weke sosyalîzma pêkhatî karektera rastî ya sosyalîzmê ye Ji lewra gelekî girîng e ku mirov têkiliya wê bi faşîzmê re di çarçoweya otorîtarîzm û totalîtarîzmê de binirxîne û bi vî awayî mirovê karibe ji vê gelekî hîn bibe. Mirov dewleta lîberal û civakî yan jî sosyalîst di rêya ber bi faşîzmê de weke pro-faşîzmê binirxîne, mirovê karibe gelek tiştan jê hîn bibe. Yên alîgirên sosyalîzmê ne, divê baş zanibin ku ne bi tenê ya rêwresma kapîtalîst a çar sed salî, saziya sereke ya vedizîna berhemnirxêzêde a rêwresma şaristaniyê ya pênc hezar salî dewlet bi xwe ye û bi destê dewletê avakirina sosyalîzmê eger bi zanebûn bê parastin ev yek faşîzm e, bi nezanîn bûbin destikê vê xeflet û xiyanet e. Ez hêvî dikim ku van mijaran di çarçoveya sosyolojiya azadiyê de guftûgo bikim. Sisi, dewleta faşîst, têgînek e ku zêde maneya wê nîne. Di cewher de dewleta netewe û faşîzm dişibin hev. Entelektuelên xwe lîberal û sosyalîst dihesibînin, faşîzmê mîna îstisnayekê û fena tiştekî li derveyî sîstema kapîtalîzmê bi nav dikin. Ev yek bi rastî belengazî û perîşaniya wan e. Kapîtalîzm dewlet û şaristaniyê weke dewleta netewe ango her tim faşîzmê li ber derî digire û bi awayekî sîstematîk vê îfade dike. Faşîzm rêzik û pîvan in. Ya îstîsna ew e ku neçar e bi avahiya demokratîk re li hev bike. Çar, Dewleta demokratîk. Me gelek caran diyar kir ka çima dewlet demokratîk nabe. Dewlet ji demokrasiyê, ji aliyê zîhniyet, pêkhatina civakê, şêwazê rêveçûn û cewher ve cihê ye, ji lewra dewleta demokratîk nabe. Di tevahiya dîrokê de weke faktoreke bingehîn, lê di roja me ya îro de, ji ber ku şaristaniya kapîtalîst her diçe krîza wê ya pêkhatinê mezin dibe, naçar dimîne bi sîstema şaristaniya demokratîk re li hev bike. Ango, dewlet bi serê xwe nikare rêve bibe. Hêzên demokratîk ji neçarî ketine pozîsyonekê ku rêveberiyê hevpar bimeşînin. Ji lewra lihevkirin mimkun in. Di dîrokê de jî gelek mînakên vê hene. Eger dewlet, çi şêweyê dewletê dibe bila bibe, bi avahî û prensîbên demokratîk re li hevkariyê bigere û pê re şirîkatiyê deyne, mirov dikare bibêje ev dewlet li demokrasiyê vekiriye û têgîna dewleta demokratîk manetar bibîne. Li gorî min binavkirina herî rast dewlet li wê zêdekirî demokrasî ye. Min berê diyar kiribû ku yek ji wezîfeya rojane a felsefeya siyasetê ew e ku divê li ser şêweyên dewletê raweste. Ji ber ku bi mantiqê klasîkî dî civakên roja me ya îro mumkun nîne bêne rêvebirin. Bi vê sedemê rêxistinên civaka sivîl xistine dewrê. Lê têrê nakin. Rewşa heyî ya rêxistinên civaka sivîl nîşan dide ku nikarin valatiya di rêveberiyê de tijî û parve bikin. Avahiyên Civaka Demokratîk ê xwe bi awayekî radîkal rêxistinkirî û saziyên dewletê yên berdarkirî dikarin li hev bikin û ev bi tenê weke rêya derketina ji nava pirsgirêkan xuya dike. Eger di qonaxa dîrokî ya heyî de kes nikare texmîn bike ku wê çend salan dewam bike, were gotin şaristaniya demokratîk bi tena serê xwe yan şaristaniya kapîtalîst bi tena serê xwe yan jî sîstema kapîtalîst bi tena serê xwe dikare bibe rêya derketina ji nava pirsgirêkan, divê em bi bîr bixînin ku gotinên bi vî rengî bi pratîkên bi gewde bûne encamên trajîk dane û îflas kirine. Ya bi bin dikeve civaka mirov e. Bi tenê temenê êş, xwîn û mitînkariyê tê dirêjkirin. Ev mijarê di sosyolojiya azadiyê de bi firehî bêne guftûgokirin. Hin têgînên din jî hene. Mînak, ya di serî de tê têgîna dewleta hiqûqê ye. Ji xwe dewlet weke yekdestiya ekonomîk berhemê zêde desteser dike û ji lewra di cewherê xwe de nikare adil an jî hiqûqî bibe. Lê ji ber ku ji endam û welatiyên xwe re di çarçoveya rêzik û pîvanên diyarkirî de li gorî qanûnên berê hatine destnîşankirin, bi qanûn û wekev nêzî wan dibe jê re dewleta hiqûqê tê gotin. Bê guman li gorî dewletên padîşah û despotan ên her gotina wan fermane an jî rojane qanûnan li hev çêdikin, mirov dikare vê erênî bibîne. Lê ji aliyê cewher ve şêweyekî cihêyê dewletê pêk nayne. Mînak, dewleta dîn zêde manedar nîne. Ji ber dewleta rahib di tevahiya dîrokê de timî kirasê pîroztiyê li dewletê hatiye kirin û pêşkêş kirin. Dîn, mîtolojî, felsefe û heta zanist amûrên îdeolojîk ên dewletê ne û bi navkirinên bi vî rengî zêdetir di çarçoveya propagandayê de têne kirin. Dewleta layîk ji xwe weke beramberê dewleta dînî fikirîne. lê xwediyê heman maneyê ye. Ravekirina dewletê weke dînî yan jî layîk, ji bilî armancên îdeolojîk, ji nirxekî propagandayê wêdetir tiştekî din îfade nakin. Weke encam em dikarin bibêjin, weke şaristanî û kakila dîroka şaristaniyê dewletê heta roja me ya îro xwe zêde kiriye û hatiye bi şêweyên bêhejmar re li hev kiriye, timî xwe kamûfle kiriye û ji bo vê bihostayî hewl daye. Di serdema şaristaniya kapîtalîst de tevî berevajîkirinên îdeolojîk hemûyan cara pêşî ye ku şans û derfet heye dewlet di çarçoweya fonksiyona xwe ya rastî de were binavkirin. Ev binavkirin di encama hewldanên mezin ên zihnî û çalakî de destketiyeke manedar a têkoşîna li dijî kapîtalîzmê ye. Li vir pirsgirêka dijwar ew e ku di çarçoweya rohniya vê binavkirinê de bi şêwe û naverokên manedar Serketin û pêşketina şaristaniya demokratîk hînê mezintir kirin û mayînde kirine. Ci. Îdeolojiya şaristaniya kapîtalîst, ango modernîte û dînîkirina wê. Şaristanî li ser hîmên avahiyên îdeolojîk û demên dirêj pêk tên. Pirsên weke gelo pêşî çanda madî yan jî çanda manewî tê, ji bilî tevlîhevkirina mijarê pê ve tim maneyê îfade nakin. Eger ez ji alema fizîkî mînakeke gerdûnî bidim mijarê zelaltir bibe. Pirsa parçik an jî pêlê demeke dirêj rê li ber guftûgoyê ve kir. Di encamê de bi giştî hat qebûlkirin ku di cewherê gerdûnê de dualîteya pêl, parçik bi pêkhatineke bingehîn a diyalektîkî pêş dikeve. Di xwezayeke cihê de be jî, dualîteya çanda maddî-manewî jî bi roleke bi heman rengî radibe. Ne li dijî hev in, bandorê li hev dikin û hev temam têr dikin. Hevdu cêwaz dikin û diwelidînin. Her parçik an jî çanda maddî bi rêvekirin û livandina pêlokekê hêmanekî çanda manewî pêk tîne. Hêmanekî çanda manewî û pêlokekê jî hêman û parçikekî maddî pêk tîne. Bi giştî di sîstema şaristaniyê de zihnê analîtîk ê ji rê derketî heye. Ev jî ji sîstema wan a bi avantaj e. Bi rêzikên naguherin bi qanûnê her kes divê guh bide wan pêştetirî û ebedîbûna xudayan Mukemeliyeta îdealan demborîbûna fonemenan cewherê naguhere û şêweyê ber bi bayê dikeve diçe dualîteyên afirandîne ji bo ku berjewendiyên xwe sîstematîze û mayînde bikin. Ev helwesteke ku bi diyalektîka pêkhatina gerdûnî re çep dikeve. Di civakê de guftûgoyên li ser avahiyên jêr û jor têkiliya xwe ji nêz ve bi van avahiyên ji rêderketî yên avahiyên şaristaniyê re heye. Hegel sîstema xwe berê pêşî ji avahiya jor ango ji hiqûq û dewletê dest pê dike. Çawa ku sîstema gerdûnî jî bi mejiyê mutleq dide destpêkirin, Marx jî berê pêşî cih dide têkilî û hêzên hilberînê ku wan weke avahiya jêr bi nav dike. Her çiqas ew bibêje min ew li ser lingê wê danîn jî Hegel jî heman mantiqî parve dike. Ew jî çi ye? Dibêje yek hêmaneke bingehîn e ya din jî duyemîn e. yan jî ya diyar kiriye. Ev mentiqekî çor ê cihêkirina ji hev a obje û sobje ye. Her çiqasî berevajiyê wê îdia bikin jî zîhniyeta şaristaniya kevin dewam kiriye. Tê pirsîn çima sosyalîzma Marx bi ser neket? Mentiqê wê divê de veşartiye. Hem binavkirina wî ya ekonomiyê gelekî tevlî hev e, hem jî bi tevahiya amûrên maneyê yên şaristaniya klasîk dide rê. Her çend qehremanî bêne kirin û gotinên rast bêne gotin jî, encam ew e ku rastî hîç weke hatiye şîrovekirin nîne. Şaristaniya kapîtalîst wexta xwe ava dike, wisa bi hostayî xebatên avakirinê yên îdeolojîk dimeşîne û sîstematîze dike, rahibên Sumeran li ber wan bi qasî sîsikê û nûşikê ne. Mirov dikare bibêje, berî şêwazê dewletê bi îdeolojiyê ji gelek qonaxan bihuriye. Mîna ku tu şaristanî ji destê bi xwedayekî tenê derneketiye lê xwe wisa rave dike dide ravekirin. Ev hevok girîng in. Em Hezretî Muhemed jî lê bikolin. Di Quranê de ayetên pêşî û yên dawî ji aliyê naverokê ve cihêne. Têgîna Xwedê timî pêş de dibin. Xwedayê pêşî bi tenê got bixwîne, paşê sîsem pêş de biriye. Parçe bi parçe ayetên tên sîstemê pêk tînin ya rastî bi wan hîm tê danîn. Pişt re kulliyateke mezin a îdeolojîk tê çêkirin. Sîstem bi sedsalan tê avakirin. Eger em li amûrên zîhnî yên modernîteya kapîtalîst û ji her aliyî ve li sîstema wê serwext nebin, em nikarin wê analîz bikin û ji hev derxin. Modernîteya kapîtalîst bi tevahî têgîn, ferazîye û kirinên xwe bi xwe ava nekirine. li ser mîratê hezar salan rûniştiye. Bi vê mîrasê naverok û nîzamekî nû yê mîmarî de mala xwe. Pêşî Çîna xwe, paşê jî yek an jî bi çend dewletên Çînî yên weke xwe avakirina îdeolojîk temam dike. Ji modeya xwe heta felsefeyê, ji kontrola hilberandina xwe heta bikaranînê û kontrola siyasetê avakirina xwe temam dike. Piştre vê yekê li parzemînan û her diçe bi awayekî global pêk tîne. Eger em bi awayekî hişkeber vê rêzê destnîşan bikin, yek, di serî de Descartes û Bacon avakerên îdeolojîk bi pêkhatinên di sedsala şazemîn de xwedan hizkirin, pîvanên nû yên mentiq û otopyayê ava kirin. Di destpêkê de pir hêsan xuya bike jî, xistina rojevê ya dualîteya ruh-beden pê re objet-subjet û weke reaksiyoneke zincîrwarî fikrên hatine avakirin heta bi pêşengiya kapîtalîzm bûrjwaziyê ve birin. Bi qasî ku ji mantiqê feodalîzmê qut dibin, mantiqekî nû yê çîneke nû û her cure çalakiyên wê têne avakirin. Her wiha ji vê jî girîngtir, li gorî çînên berê û nû yên rê ve bibe, pêşdetiriyê dide van avakirinên îdeolojîk. Lîstikeke berê ye, lê gelekî hatiye nûkirin û ji nû ve tê lîstin. Navê Çîna nû ya rahiban, zanyar û fîlozof in. Ji elba feodal heta ji ya koledar timî têgîn û teoriyên nû têne girtin. Li gorî rewşê ev têgîn û teorî yan têne pînekirin yan jî ji wan modeleke nipînû tê çêkirin. Eger em bi tenê Descartes analîz bikin, madibe ku em li hêmanên balkêş ên avakirina îdeolojîk hayîl nebin. Descartes pêşî ji her tiştî şik û gumanê dike, Mirov şîfreya wî wisa dikare ji hev derxe. Dixwaze bibêje, zirxê îdeolojîk ê Çîna feodal ango desthilatdariya wê divê li dawiyê bimîne û mirov jê bibihire. Eger eşkere bibêje, li hemberî wî engîzîsyon heye, tehlûkeya şewitandinê heye û ev wî diricifîne. Ji lewra jî naçar mîna ava bin kayê felsefeyê bike. Paşê dibêje, Ez difikirim wê wextê ez heme. Bi vê îşaret dike ku amadekariyên îdeolojîk hatine kirin û wê hêmanên vê amadekariyê li pê hev bikevin dewreyê. Bi vî awayî ji her kesî re dibêje, ji her kesî gumanê bikin. Hûn tenê bi fikrên bihêz dikarin ji hebûna xwe piştrast bin. Pir zehmet nîne ku mirov şîfreya wî welê ji hev derxe. Şêwazê ku jiyana fewodalîzm ferz dike ti qîmeta xwe nîne. Jiyana nû, hûn dikarin bi fikrên xwe yên bihêz ava bikin. Bo dualîteya beden-ruh girîngiya vê dinyayê bi dengekî nizm bi bîra Xwedê û dinyaya din dixe. Xwedê piştî ku pêşî dilivîne û dileqîne, gerdûn timî xwe bi xwe bi awayekî mekanî tevdigere. Eger em şîfreya vê hevokê jî ji hev derxin, em ê wiha bibêjin, Tevî ku afirînerên şaristaniya kevn esas in, şaristaniyeke nû ya dikeve nava tevgerê heye. Xwe bi xwe dikare şaristaniyeke nû ava bike. Eger em wergerînin zimanê tebeqeyî, çîneke nû derdikeve holê. Xwedayê wê hêzê ye ku bifikire dikare dinya xwe bi tevger û qanûnê xwe yên çalakiyê bi rêk û pêk bike. Eger em hinekî analîza Bakun jî bikin, Em ê bibînin di mantiqê wî de ceribandin esas e. Ya bi ceribandinê tê piştrastkirin weke rastiyeke giştî tê qebûlkirin. Fikra neyê ceribandin nabe zanist û ti qîmeta xwe nîne. Mirov şîfreya vê jî wiha dikare ji hev derxe. Mirov her tiştî bi pratîk û çalakiyê hîn dibe. Ji fikrên berê yên berradayî bawer nekin, zanist hêz e, fikrên hûn bi ceribandin û çalakiyên xwe hîn bûne yan jî neçarî hînbûnê bûne Dikarin we bihêz bikin. Şîfreya wê ya çînî jî mirov dikare wiha ji hev derxe, Ji hêzên nû re yên bi rêbazên yekdestar ên kapîtalîst li ser berhemê zêde pêk tên dibêje, ne li gorî zîhniyeta berê, bi rêbertiya kara xwe her tiştî biceribînin, encama pêş de bibin û giştî bikin. Bi zanînê hûnê bihêz bibin û hûnê mala xwe û dinya xwe ava bikin. Bêguman rast nîne ku mirov artêşa zanist û felsefeyê ya ji sedsala şazemîn û pê ve mezin bû weke hêza pêşeng a yekdestiya kapîtalîst binirxîne. Em baş dizanin ku kesên di nava sê tevgerên dîrokî de cîh girtine, ango di nava Rûnesans, Reformasyon û Rohanîbûnê de cîh girtine, piraniya wan ji aliyê kalîteyê ve bi giranî exlaqdar û zanyarên zîhniyeta azad bûn. Ji lewra van kesan jî sîstemeke weke kapîtalîzmê ya bi derketina wê encamên wê diyar ji klîka wê ya rêveber û şêwazê jiyana wê nefret kirine. Bêguman şoreşa zîniyetê ya li Ewrûpayê teqiya ji her demê bêtir nirxekî mirovatiya dinyayê ye. Piraniya pêşengên vê şoreşê humanîst bûn. ji dîn û miletgiriyê dûr disekinîn. Ji xwe xebatên zanist û felsefeyê bi xwe şoreşin. Şik tê de nîne eger wê ev bibin malê beşekî civakê, wê nebin yên bi nirxên şaristaniya klasîk re heş û neşr bûne, wê li cem yên hewcedariya wan bi azadî, wekhevî û demokrasiyê re hene cîh bigirin. Ez wexta van rêzan datînim jî, em minnetdarê wan in. Pirsgirêk ev nîne, Çawa ku berhemê zêde ji xwediyên wan vedizîn, weke hêzeke rêveber a çîneke nû ya civakî davakirina xwe de bi kar anîn, berhem nirxên zêde yên zîhniyetê jî bi heman awayî desteser kirin û di avakirina zîhniyeta xwe de bi kar anîn. Ji vê çalakiyê re em bi hêsanî dikarin bêjin diziya zîhniyetê ye. Ji her alî ve zanîbûn modernîteya nû li gorî berjewendiyên xwe yên çînî ava bikin. Divê mirov vê xisleta kilîkên dewletên yekdestar zanibe. Ew ji cihê deh bê nihan didin, tengasiyên wan bi hostayî bi kar tînin. Wan dikşînin cem xwe û çawa ku zanîbûn kesên li jêr ekonomî afirandin îstismar bikin, ew jî îstismar kirin. Gelek hunermend, zanyar û fîlozof kirin bin destê xwe û heta tevlî amûrê xwe yên desthilatdariyê kirin û bi vî awayî îstismara xwe meşandin. Dîsa baş dizanîbûn ku yên li ber wan rabin bi heman rêbazên ekonomîk, civakî û siyasî bêtesîr bikin. Em baş dizanin ku çi anîn serê yên mîna Erasmus, Galileo û Bruno. Çawa ku bi yekdestiya dewletê li ser ekonomiyê ji nû ve hakimiyet çêkirin, bi tevgera yekdesa îdeolojîk jî bi heman awayî bi bandor bûn. Serhildan hem di qada îdeolojîk, hem di qada siyasî û hem jî di qada ekonomîk de bi çalakiyên berfireh hatin tepisandin. Di dawiya sedsala hîjdemîn de ne bi tenê li berê yekdestiya ekonomîk, li bereyê siyasî û li bereyê îdeolojîk jî bi ser ketin. Yên têkçûn katolîzma xirîstiyantiyê şêwazên berê monarşî, împaratorî û humanîzm bû. Ekonomî çawa ji aliyê dijberên xwe ve hat daqurtandin, dewletên netewe û milletgiriyê jî tevgerên demokratîk û netewe xistin pêvajoya daqurtandinê. Ya para arîstokrasiyê, dêra katolîk û tevahiya xrîstiyantiyê dikeve jî, bi qasî muteber nebe jî, bi efendiyê xwe yên nû re hevgirtinê teze bike û bi qasî mimkun bibe di şertên berdar de li hev bike. Ango heta bi sedsala nozdemîn serketin a yekdestên ekonomiya nû nîne. Serketina îdeolojîk herî kêm bi qasî wê girîng bû û tê de bi serketî bûn. Du du. Şêwazê avakirina dîn a şaristaniya feodal ji hev dikeve. Protestanî encama vê bû. Dêra katolîk rewşa wê ya bi heybet ji dest diçe. Exlaqê protestaniyê yê dixin şûnê têra xwe li gorî kapîtalîzmê ye û jixwe Max Weber vê yekê bi awayekî bê qisûr nîşanî herkesî dide. Layîktî tegîna vê demê ye û serketineke îdeolojîk e ku divê ji hev were derxistin. Cîhana Xrîstiyantiyê ku hînê piraniya wê qebîleyên azad bûn, weke dogmatîzmeke giram bi ser zihnê gelên Ewropayê ve kumişî bû. Nakokiya wê ya bi dinyayê re eyan û beyan bû. Wexta giraniya xwe ya siyasî û ekonomîk nedima, zehmet nebû ku ji aliyê îdeolojîk jê bibihrin. Ji vê girîngtir jî, ew layîktiya sosret bû. Her çiqasî weke gotim bê maneya derketina derve yê dîn jî, lê yek ji wan gotinê bi rastî çiqasî li derve û çiqasî di nava dîn de ye şîro ye. Burjwaziyê diyardeya bi navê postîvîzmê himbêz kir. Li gorî ku postîvîzmê xwe weke dînê nû yê dinyayê îlan kir, gelo layîktî çiqasî li derveyî dîn bû? Dînê nû dihat çi maneyê? Postîvîzm xisleta xwe ya dînî ji postîvîstiyê digire. Ji aliyê cewherî ve ji bo poztîvîzmê diyarde rastiya herî bingehîn e. Rastiya ne diyardeyî nîne. Ji xwe bi tevahî lêkolîn û felsefe nîşan didin ku diyarde û hiskirin heman tişt in. Hiskirin jî fonksiyona herî hêsan a zihn e. Di encama çavdêriya objeyê bi awayekî herî serreserre de rêbaza zanînê ya hişke ber e. Ango şêwazekî ne zanistî ye û para xapandinê tê de gelekî zêde ye. Mirov diyardeyê bike postivîzm, mirov rola rastiya bingehîn dide objeyê. Di bingehê paganîzmê ango pûtperestiyê de jî heman fikir heye. Objeyê dike mijara perestinê. Di vê rewşê de di serî de dîn, postivîzm çiqasî êrîş bibe ser metafîzîkê, ew bi xwe jî ji ber heqîqetparêziya objeyê ketiye rewşa dînekî materyalîst ê herî hişk. Ango, di modernîteyê de şêweyekî nû yê pûtperestiya objektîvîteyê ye û weke nûnerê metafîzîkê ye. Hem jî yê herî serre serre ye. Nîçe jî di heman qenaetê de ye. Ez ê vê mijarê di sosyolojiya azadiyê de bi awayekî berfireh guftûgo bikim. Pozitîvîzmê herî kêm bi qasî teolojiya serdema navîn zihnê mirov xira kir. Haya xwe ji cîhana mezin a manewî ya mirovan nebûn. Gotin dawiya cîhana metafizîk hat û bi yek carê muqedesatên mirovatiyê yên di encama milyonan salan de ketibûn ser hev avêtin çopê û ser sergo. Bi temamî tevgereke nezan û cahilan bû. Gotin an jî navê Hezretî Muhemed li Ebû Cehil kir bi temamî ji bo van postivîstan li cih e. Ji aliyê civaknasiyê ve Ebû Cehilên hemdem in. Divê mirov baş fêm bike ku derketina derveyî dîn û tevî positîvîzmê, materyalîzma çor, tevinên îdeolojîk in ku têkiliya xwe ji nêz ve bi yekdestdarên kapîtalîst re hene. Bi temamî çar sed sal e ku ev her sê versîyonên îdeolojîk civakê dihincirînin û tevgereke terorê li ser didomînin, ango vê yekê li ser cîhana manewî ya civakê dikin. Eger çanda manewî ango exlaqê bi hezaran salan civak di parast ji hev neketa, kapîtalîzmê nikarîbû serketina xwe di warê çanda madî de îlan bikira. Ji lewra serketina îdeolojîk hewce dikir. Dijberiya wan a dîn jî ji ber aliyê wî yê exlaqî bû. Ev her sê felsefe di hilweşandina exlaqê civakê de gelekî bandor bûn. Civakên ji aliyê exlaqî ve pûç dibin an ji rê derdikevin an jî bi hêsanî teslîm dibin. Ya bû jî ev bi xwe bû. Laiktiyê bi derketina derveyî dîn, fazîleta exlaqî ya di dîn de hilweşand. Postîwîzmê rê li ber pûtperestiya nû vekir. Civaka zêde di xwe bi çavsorî bi kar tîne û mîna serê xwe li ber eşya bitewîne, bi dildarî dixwaze be xwediyê wê. Mirov ji vê re dikare bêje pûtperestiya modern. Bi vî awayî jî exlaq gelekî herişandin û pûç kirin. Dijbertiya metafizîkê yek ji êrîşên herî cahilane yê postivîzmê ye. Metafizîk ji roja çêbûyê ango ji roja çêbûna mirov û vir ve ji bo mirovatiyê hewcedariyek e. Ne bi tenê ji bo şaristaniyên li dora dewletan çêbûne, ji bo tevahiya mirovan û heta ji bo heywanên zêhnê wan pêşketî jî pêdiviyek e. Ti mirov bi temamî bi zanînê, Dê em bi zimanê posivîsan jî bibêjin, bi temamî bi zanistê, ne berê ne jî di roja me ya îro de xwedî wê qabîliyetê nîne xwe ava bike. Ev bê îmkan nebe jî hêza wî ya zihnî têra vê nake. Hûn cîhana wî ya metafizîk jê bistînin an jî jê bişon, wê mey tewîl naverastê bimîne. Yan jî wê mirovên harbûyî yên li ti pîvanê guhdarî nakin derkevin holê. Dîsa ya bû jî ev bi xwe bû. Ji xwe diyar de bi tevayî her tiştê rastiyê nîne, bi tenê aliyê wê yê giştî teşkîl dike. Kuantum û kozmolojiyê hînê gotina xwe ya dawiyê negotin. Jiyan hînê ji hev nehat derxistin û hînê hay ji sirra wê çênebûye. Ji ber vê yekê mirov ji postîvîzmê re bibêje cehaleta modern heq dike. Materyalîzma çor jî ji wê cihê nîne. Pirsgirêkên zihn û jiyanê ti carî nabe ku bi teoriyên neynikê bêne ravekirin. Ji ber ku ew gerdûnên welê ne ku zanist bi xwe jî her roj di wan de li mucîzeyên nû rast tê. Jiyana civakî ji wan tevlîhevtir e. Kengî hat fêhmkirin ku ev tevgerên cehaletê ne Ku zû derketine holê û wê nebin navendên cazîbeyê, sentezeke sergirtî ya her sê felsefeyan xistin dewrê. Mîna ku bi hev re nakok xuya dikin, lê di cewherê xwe de hevdu temam dikin. Ew jî milletgirî û înternasyonîzma burjuwayê ne. Sisê, globalbûyîn an jî înternasyonalîzma burjuwa. Di dîroka şaristaniyê de avakerên îdeolojîk bal û guhê xwe dan du tiştan, yên li qatê jor û sembolên nirxên hevpar. Ev di rewşeke we lê de ne, sembola berjewendiyên hevpar îfade dikin. Îdeolojî her tim xwedî xisleteke sembolîk in. Ya girîng ew e ku berjewendiyê kê û çi tê sembolîze kirin. Konseya Xwedeyan a li jorê zîgûratê sembolek bû. Dîsa En, Enlîl û Mardûk desteya jor a hiyaraşîya bi sazî û mezin dibe nîşandin. Hemin em nizanin ev çi qasî bi zanebûn an jî xweber pêk hatiye. Lê rew resmeke berê ye û xwedîya xisletên giştî ye. Ev bûyera sembolîzekirinê heta roja me ya îro hînê zêdetir tevlî hev dibe, vediguhere û tê radestkirin. Ji bo yên li qatê jêr sembolên koletî û evdîtiyê têne çêkirin. Ji bo konseya xwedayên pîroz bi wan re neyê tevlîhevkirin, sînorên gelekî eşkere û tûj têne danîn. Evd divê evdîtiya xwe bike û ti carî têkilî karê xweda nebe. Mirov xwe nagire û dipirse. Mirovan, civakan bi van çîrokan çi ji dest dan û çi bi dest xistin? Konseya yên li qatê jor îro çi veşartî çi jî eşkere li deverê mîna Davosê bi rêk û pêk dicivin. Lê ev vebirriye weke rewşa yên li qatê jor ê zîgûratê rûdinên bê maske û tazîn e û car caran dikevin nava mirovan her çiqasî ev kes ji tebeqeya jor bin jî. Rahibên wan ên wezîfedar û hosta di van civînan de bi nazenînî tînin ziman ku hewce nake mirov ji wan bitirsin, rewşê timî kontrol dikin, têra xwe amadekariyên wan ên şerkirinê hene û ji bo vê pêdiviyên xwe hilanîne û ti carî têkçûna wan mimkun nîne. Di dawiya civînê de encama herî bi xêr ji bo her kesî tê derxistin. Rahibên neqane li gelek mekanan ev îdeolojiya înternasyonalîst bi kanalên medya yên pêşketî bi awayekî nedîtî zêde empozeyî zihn û hisa dikin. Zanîngeh, mizgeft û dêr di vî warî de li paş mane. Serdema ragihandinê serdema globalbûnê ye. Kêf û şahiyên wan, zêde xwarin û bikaranînên wan li gorî serdema dawî ya tevahiya şaristaniyan çawa hatiye werdewam dike. Ya rastî cara pêşî ye ku hawîrdora ekolojîk tê tinekirin lê dîsa jî naxwazin çilkek jî li nîzama dinya wan bikeve û qisûrek bê ser wan. Tevî ku civak, bajar, gund û demografya naqosan lê didin ku êdî bi vî awayî nikarin dewam bikin jî ji ber îdeolojiya wan a înternasyonalîst çavê wan kor bûne û guhê wan kerr bûne. seks, spor, sinetê ku nava wan hatine pûçkirin û ji rastiya wan hatine şûtin, ti civaka nikaribin bitevizînin hema bêje nemaye. Çar, Milletgirî, Her çiqas berevacî xuya bike jî, enternasyonalîstên qatê jor ji bo qatên jêr bitevizînin, xwe hişk bi milletgiriyê ve digirin û weke amûrekî stratejîk ê dînekî nû yê parçe bike û bi rê ve bibe bikar tînin. Hem ji ber pirsgirêkên amûrên îdeolojîk ên weke poztîvîzm, laîktî, materyalîzma çor û zanistiyê derxistiya holê, hem jî ji bo kêmasiyên wan ji holê ra ke modernîteya kapîtalîst nikare bê wê bibe û amûrekî wê yê îdeolojîk ê bi tesîr e. Her serdema şaristaniyê li gorî xwe baweriyên wê yên bi tesîr hene. Ew nebin gavê navêjin. Miletgirî qalibê baweriyê yê modernîteyê yê herî bi tesîr e. Avakirina wê gelekî hêsan, divê tu her hêmanê netewe pêk tîne bikî pîroziyeke baweriyê. Tu yê li tevahiya dibistan, mizgev, dêr, malbat û xebatên din ên civakê wer li ser hûr û kûr raweste wê bi namûsê re bikî yek û pê ferdê herî xemsar jî bi heyecan û çavsorî bikî. Ha wê demê te dînê herî bi tesîr êdî afirandiye. Weke tê yeqînkirin, dîn ne ji bo axiretê, amadekariyên dinya din û baweriyê hatine avakirin. Ew bernameyên siyasî û stratejî ne. Weke îbadet jî amûrên perwerdeya rojane ne. Tevî ku ser gelekî hatiye girtin jî, meşandina analîzên dînî bi vî awayî yek ji fonksiyona bingehîn a sosyolojiyê ye. Naxwe wê ji şaxekî jêr ê zanistê pê ve nikaribe bi tu rolê rabe. Ji xwe pîroziyên dînan hene û gelekî girîng in. Derxistina holê û eşkerekirina van jî gelekî girîng e. Eger dîn bi rastî kiribin rewşekê ku bi pîroziyên xwe re îxanetê bike û eger kiribin amûrekî çor ê îdeolojîk, wê wextê wi eskerên wê bi xwe yên nû ew xistine rewşekê ku bi minafiqiyê rabe. Bi kurtî mirov dikare bibêje di dîn de di roja me ya îro de Miletgirî yek ji wan amûran e ku herî zêde serî lê têdayîn, ango amûrê amûran e. Di du mijarên jinha û pê de ez ê li ser pêvajoya pêkhatin û bikaranîna dîn rawestim. Ji lewra ez niha bi tenê qîma xwe tînim bi nav bikim û jê bibihrim. Modernîteya kapîtalîst bi qasî yekdestariya ekonomîk bi sedsalan bandora amûrê wê yên îdeolojîk li ser zihn, fikr û çalakiya azad heye. Hêsa nîne ku mirov zêhn, fikr û çalakiya azad ji bandora van amûrên îdeolojîk xilas bike, lê wezîfeya herî bingehîn a modernîteya demokratîk e. Ji ber ku bi awayekî bi tesîr modernîteya demokratîk ji aliyê îdeolojîk ve nehatiye avakirin, di serî de Marx û Marksîst, me anarşîst, utopyager, gelek terîqetên biratiyê heta bi sosyal-demokrat û rizgarîxwazên neteweyî bi tundî rexne kirin. Eşkere ye ku Marx û Marxîstan xwestiye li ber yekdestariya kapîtalîst rabin, têbikoşin û helwestdar bin. Mirov meylên demokratîk ên din jî nikare bi çû bibîne. Lê wexta mirov bi roja me ya îro re li ber hev bigre, dibîne ku kêm in, çewt in û bêçalakî ne. Ev ji çi diyar e? Ev ji rewşa krîzê ya kûr û domdar a modernîteya kapîtalîst ketiyê, li gorî civake rewşa wê ya ji rê derketî, felaketên wê yên bi serê hawîrdorê de anîne, Xizanî û bêkariya rê li ber vekiriye. Tevî van hemûyan jî dema xwe ya herî xweş li ser textê xwe di vê demê de derbas kiriye. Bereya Şaristaniya Demokratîk divê mîrasa rabihuriya xwe di tevahiya serdeman de baş di ber çavan re derbas bike, pêdiviya wê bi çi heye bigre ya kêm jî divê bi rewşa berçav a rojane bi analîzê temam bike û gava xwe ya îdeolojîk serketî bavêje û ji vê lezgîntir û pîroztir wezîfeyeke din nîne. Dê, ji bo bîranîna qirkirina cihûyan, çîroka qebîleya Îbraniyan, ji ber ku min cih ji beşekî we lê reve kiriye, heye ku hûn matmayî bimînin, lê ez yeqîn dikim ku tam cihê wê ye û pêdivî pê heye. Derketina derveyî welat, girtina min û têkiliya qirkirina cihûyan bi miletgiriya dînê modernê kapîtalîzmê re sedemên girîng in ku em vê çîrokê bikin dabaşa xwe. Wekî din ji ber ku entelektuel têr û tijî nêzî mijarê nebûne, nexasim jî îdeologên cûhûyan divê derbarê mijarê de bi awayekî samîmî rexne li xwe bigirin, an jî rexne li xwe girtine û min nedîtiye bixwînim. Ji lewra jî ev sedem dikin ku ez weke parçeyekî girîng ê parêznameya xwe behsa vê çîrokê bikim. Ez hêvî dikim ku ez ê mijarê bi awayekî berfireh di parêznameyên xwe yên çar û pêncan de binirxînim û guftûgo bikim. Ez ê parêznameyê xwe ya çaran bi navê Demokratîzekirina Çanda Rojhilata Naverast û ya pêncan jî bi navê Li Kurdistanê avakirina şaristaniya demokratîk amade bikim. Yek, Cihû û şaristanî Her entelektuelê bi dîroka şaristaniyê re eleqedar dibe, bi hêsanî dikare tesbît bike ku rola cihûyan nebîne wê nikaribe nirxandineke bi hostayî bike. Di parêznameyên xwe yên berê de, bi saya agahiyên xwe yên bi sînor, ez carnan di asta pêşnûmeyê de li ser mijarê rawestiyabûm, ji lewra ez ê niha qîma xwe bi xulaseyekê bînim. Hezretî Birahîm, bavikê din yê Birahîmî tê qebûl kirin û agahiyên di derbarê nasnameya wî de weke nasnameya Hezretî Îsa û Hezretî Mûsa bi tayên mîtolojîk ve rêsayîne. Ji lewra ji bo rastî baştir were dîtin, hewcedarî bi lêkolînên berfireh ên sosyolojîk hene. Bi tevahî nîşane didin xuya kirin ku nasnameya weke Birahîmî tê binavkirin, bi rêveberê Urfaya îro yê ji Nemrûtên Babîlan dikeve nava nakokiyeke paradîgmatîk an jî ji ber hin sedemên din bikeve nava nakokiyan jî wer tê nîşandan. Brahim ji bo nîşan bide ku pûtên li Pentawonê nikarin bibin xuda wan dişkîne, paşê ji bo wî bavêjin agir ji kelha Urfayê bi mencenîqê divirvirînin nava agir. Lê agir vediguhere avê û gola mastiyana îro çêdibe. Çîroka mîtolojîk bi vî awayî dewam dike. Xeta Urfa, Qudsê, bi îhtimaleke mezin di navbera du hêzên mezin ê wê demê de, ango di navbera şaristaniya Xanedaniya Nû ya Misrê û Xanedaniya Babîl a Hemûrabî de herêmeke tampon e. Bazirganî di dîrokê de cara pêşî ye ku weke sektoreke ekonomîk mezin dibe. Belkî jî bazirganî di navbera her du şaristaniyan de li ser siyasetê bi rolekê radibe. Çûn û hatina bazirganan bi lez dibe. Dema bi heybet a bazirganiya Asûran jî li vê dewrê rast tê. Her wiha ji serdemên pêşî ve Urfa, Qudus, Şam, Heleb xeteke girîng a koçberî, bazirganî, dagirkerî û ji wan jî girîngtir xeteke danûstendina dînî ye. Qadên em behsa wan dikin, xwe ber cihê derketina Hezretî Brahîm û deverên pêşî yên koçberiyê nînin. Dîsa baş tê zanîn ku di derketina pêşî ya Îslamiyet û Xirîstiyaniyê de jî ev xet bi rola xwe radibe. Ez bi hevokekê jî dixwazim behsa navê Brahîm bikim. Ev nav bi îhtimaleke mezin navdanîneke Misriyan e. Kesên di Çola Sînayê re diçûn, ji ber gemar û toza li wan datanî, Misriyan ji wan re Apîrû digot. Bi îhtimaleke mezin navên Îbranî û Brahîmî ji navê Apîrû zêde bûne û veguherîne. Em ji cihê mayî dewam bikin. Brahîm berê dixwazin li nêzî Qudsê bi cih û war bibe. Desthilatdarên herêmê bi hêsanî destûrê nadine. Tê gotin li wir hinek milk kiriye û li wir miriye. Çîrokên bi Sara, Hecer, Simaîl, Îshaq û Yaqûb dest pê dikin, bi Hezretî Mûsa, Îsa, Mihemed û bi xelekên sedan pêxemberên di navberê de dewam dikin. Her kesê bixwaze dikare van çîrokan di pirtûkên pîroz de bibîne. Mirov dikare ji gelek çîrokên ji van şaxê wan diçin bi roman û pirtûkên dîrokê pir tiştan hîn bibe. Bi awayekî giştî têra min dike ku ez armanca xwe bi çendan deman rave bikim. A. Dema yekemîn, çîroka Brahîm li Urfayê û derketina wî ji wir e. Muhtemel e ev dem salên hezar û heft sed û hezar û şeş sed berî Zaynê be. Bazirgan û serekê qebîleyê ye. B. Dema esareta li Misirê salên hezar û şeş sed, hezar û sê sed berî zayne. C. Derketina pêşengiya Hezretî Mûsa salên hezar û sê sed, hezar û du sed û pêncî berî zayne. D. Bi cîhbûna li ser erdên soza wan hatiye dayîn salên hezar û du sed û pêncî, hezar û du sed berî zayne. Dema fermandar û pêxember Hezretî Yeşû. E. Dema hakim û pêşengan, salên hezar û du sed, hezar berî zayne. Heta bi qralê pêşî Saul dema pêşengên dînî ango kahin û layiq ên hînê nebûne qral û pêxember. Fê. Dema qralên cihû û Îsraîlê. Salên hezar, heft sed berî zayne dema bi Saul, Dawit û Silêman dest pê kir û bi Hezekîlê, dagirkeriya Asûrê bidawî bû. G. Dagirkerî, îstîla, tehakum, berxwedan û derketina dîasporayê. Salên hevsed berî Zaynê, heftê piştî Zaynê, dema hakîmiyet û dagirkeriya Asûr, Babîl, Skender û Romayiyan. Di vê demê de qiraltiya Cuhûyan an jî Îsraîliyan hildiweşe. Li şûna wê du kom derdikevin. Yek hevkar e, ya din jî li ber xwe dide. Koma Hevkar ne Qasim weka alîgirê girek û persan bi du komên sereke derdikeve holê. Piştî Urfa û Misirê cara sêyemîn nefîkirina wan di dema Qralê Babîlan Nebûqetnezar de pêk hatiye û bi qasî çil salan dewam kiriye. Salên pênc sed û sî û pênc, çar sed û nod û pênc berî zayînê. Hukmên di pirtûka pîroz de cih digirin û eşkere ye bi bandora Zerdeştiyê ne di vê demê de hatine girtin. Gelekî heyranên persan in. ji ber ku nefîkirina wan a çil salî dewam kiriye bi dawî kirine. Nusxeyên nivîskî yên pêşî yên Tewratê di vê demê de ango di salên hevsedî berî zayînê de hatine tomarkirin. Ango li derdora şeş sed salan di dest de ti nusxeyên nivîskî yên pirtûka pîroz tine ne. Ev jî tê wê maneyê ku beşên peywendîdar ên di her sê pirtûkên pîroz de xwedispêrin vegotinên devkî yên piştî şeş sed salî. Homeros û Hesiodos di heman demê de Îlyada û Teogonîyayê ji çîrokên bi heman rengî nivîsandine. Li derdora salên hefteyî berî Zaynê û salên hefteyî piştî Zaynê Romayiyan perestgeha Silêman du caran hilweşand û vê yekê rê li ber berxwedanên mezin vekir. Xirîstiyantî rêwresma berxwedanê ya beşê herî xizan e. Berxwedana tebeqeya jor jî weke mînak Makabî bi nav û deng in. Bi diasporayê ango bi derketina derve, belavbûna qewm an jî qebîleyê piştî salên hefteyî piştî zaynê zêdetir dibe. Belavbûn li cem yên di nava çanda Asûr, Ermenî û Grekan de dijîn pêk tê û zêdetir jî li du qadên împaratoriyê yên Roma û Îranê têne dîtin. Ji vê dema dirêj re di heman demê de dema nivîskaran jî tê gotin. Ango Tewrat timî tê şîrovekirin û tomarkirin. Pêxember jî derdikevin. Lê nivîskarî hînê girîng te dibe. Ji vê diyar e ku asta bilind a entelektueliyê di çanda cihûyan de ji rêwresmeke girîng a dîrokî tê. Pîşeyekî din ê girîng jî her hal bazirganî û mijûliya bi peran re ye. Ji ber ku derfet û îmkan nedîtine li ser erdên cotkariyê debara xwe bikin, bi tevayî hêza xwe li ser bazirganiyê û amûrê bi tesîrê bazirganiyê peran sekinîne ku ev jî ji nêz ve bi rewşa wan re têkildar e. Ji lewra mirov dikare bibêje, cihê asûran girtine, li Rojhilata Naverast êdî yekdestdariya bazirganî û pereyan kontrol dikin. Ev rewş wan li bajarên Serdema Navîn û li dergûşa kapîtalîzmê li Amsterdam û Londonê gelekî bi tesîr dike û wan dike xwediyê kareke mezin, di heman demê de ev yek nîşan dide ku sermayedariya wan a mezin xwe dispêre rêwresmeke dîrokî ya dûr û dirêj. Tê texmîn kirin ku li derdora Qudsê kêm mane û piraniya wan li diasporayê belav bûne. Di çîroka belavbûna vî qewmî de wê du rê û resmên girîng ên çandî weke diasporaya Rojhilat û Rojava derkevin holê. Hi. Bi diasporayê re êdî qebîle nînin, ji ber ku weke gelek qebîleyan belav bûne. Ji lewra ji qebîlebûnê derketine û di asta çandî de weke komên çandî xuya dikin. Di vê çarçovê de mirov ji cihûyan re gotina qewm bi kar bîne wê bêtir li cîh be. Nexasim li herêmên Erebistan, Îran, Kurdistan, Misir û Helinistanê kom dibin û bi awayekî xwe bispêrin çanda qadê komên cihûyan çêdibin. Dibin xelkekî xwedî du çand, ya bingehîn çanda îbranî û ya din jî çanda civakên li cem wan bi cîh dibin. Ev rewşa wan wê bandoreke erênî û girîng li ser qabîliyeta wan a entelektuelî bike, ji ber ku bi tevahiya çandên herî qedîm ên dîrokê re dikevin têkiliyê. Bi derketina Îslamê re demeke nû ya trajîk dest pê dike. Ereb bi Îslamiyetê neçar in gav bavêjin şaristaniya Bazirganî yekê. Lê belê yekdesariya Bazirganî û peran li gelek herêmên Erebistanê bi piranî destê Bazirgan û serrafên cihûyan de ye. Tê gotin Hezretî Muhemmed gotiye, Divê cihû li Erebistanê nemînin. Her çiqasî guman li ser vê hedîsê hebin jî manedar xuya dike. Dijminatiya Ereb û cihûyan heta kûrahiya dîrokê diçe. Hecer û kurê wê Simaîl weke du kesên nayên xwestin dişînin devera Mekkelê ye. Ev yek jî nakokiya wê demê di navbera qebîleyên cihû û Ereb de îfade dike. Berjewendiyên cuhuyan bi berjewendiyên bazirgan û şêxên ereb a re ji wê demê ve timî têne dijberî hev û di roja me ya îro de jî bi şerê di navbera Ereb-Îsraîlê û Filîstîn û Îsraîlê de zêde dibe. Ev nakokiya ku kok û rehên xwe ji çavkaniya dîrokê ya li derdora sê hezar û pênc sed salî digre, di roja me ya îro de bi temamî veguheriye şerekî şaristaniyan. Li herêmê reqabeteke dijwar di navbera yekdestdarên bazirganiyê de normal e. Sedema Îslamiyetê girîngî bi bazirganiyê daye, têkiliya Xetîce û Hezretî Muhemed jî ji ber vê yekê tê fêmkirin. Di encamê de cihû wê yan xwe li asîmîlasyonê biqewimînin, bikin hevkarên sûdewar û li qadê bimînin yan jî wê nefîkirina xwe ber bi qadên nû ve qebûl bikin. Her du rew jî derdikevin holê. Beşekî wan ê girîng hînê di dema Împaratoriya Romeyê de koçberiya ber bi Ewropayê dest pê dike zêde dikin û vediqetin. Yên mayî jî weke muhtedî û nêv esîr bi xûkiyê ve têne girêdan û jiyana xwe welê dewam dikin. Di Serdema Navîn de di dema şaristaniya Îslamê de ne Qasim li heremên Îran û Endulusê ango Spanyayê bi rola xwe ya dîrokî radibin ango bi rola xwe ya katiptî, bazirganî û serrafiyê radibin û hînê zêdetir bi nav û deng dibin. Derfeta wan çê dibe ku bi gelek hêzên siyasî re bixebitin. Pênaseya xwe ya entelektuel û bazirgan serrav teqez din qebûl kirin. Ji ber vê yekê jî li xezeba entelektuel û bazirganên li tevahiya herêmên lê ne û herêmên din rast tên. Ev tê wê maneyê dijminatiya bi cihûyan re ya ji dîrokê ve tê, sedemê xwe yên girîngên maddî, çandî û dîrokî hene. I. Di destpêka serdema nû de ji ber serdemên me destnîşankirî pêleke nefretê, gefxwarin û nefîkirina cihûyan bi lez zêde dibe. Ji ber ku kapîtalîzm şaristaniyek e ku di malzaroka yekdestdariya bazirganî û pereyan de çêdibe. Her kesê divê de zirara xwe hebe wê entelektuel, bazirgan û serrafên cihû li pêşiya xwe weke asteng nîşan bide. Cihû bi parakdokseke xeter re rû bi rû ne. Yekdestarên bazirgan û serrafên neteweyên din ku berjewendiyên wan li cem pêşketinên kapîtalîst in wê hêmanên cihû weke asteng bibînin. Pîşekar û cotkarên berê yên neteweyên ku berjewendiyên wan bi pêşketinên yekdestarên kapîtalîst re dikevin nakokê jî wê bi hêsayî karibin cihûyan weke tehlûkeyeke mîstîk nîşan bidin. Ji ber ku girêdayî sîstemê ne û hewceyî wê ne, li hesabê entelektuelan jî tê ku cihûtiyê weke qutiya Pandorayê ya tevahiya xirabiyan nîşan bidin. Bi van bandor û sedeman sedsalên pazdemîn û şazdemîn ji bo cihûyan weke di dîrokê de hate dîtin, dîsa dibe destpêka pêvajoya şaristaniyeke nû ya nefîkirinên nû û pogromên cihûyan ên dijwar. Di vir de ya seyr ew e ku hêza bazirgan, serraf û entelektuelên cihû di avakirina vê şaristaniyê de hêmanekî girîng in, lê di heman demê de herî zêde jî ew li xezeba vê şaristaniyê rast hatine. Paradoks jî ev e. Di sala hezar û çar sed û nod û du duyan de ne bi tenê misilman, cihû jî bi awayekî girseyî ji Spanyayê hatin avêtin. Ma ne ew bûn ên Îsa li Çarmîxê xistibûn. Bahane amade û bi tesîr bû. Lê sedemên rastî weke ku me gotî ne. Li Polonya û çartiya Rûsyayê jî pêvajoyeke bi heman rengî diqewime. Li hemberî van rewşan li welatên nû dicivin û di serê van welatan de Hollanda û Îngilîstan tên. Bi tevahî bazirgan, serraf û entelektuelên cihû yên bi bandor rev bi rev diçin van welatan. Împaratoriya Osmanî ya bi monarşiya Ewropayê re di nava şer de wê bang li beşekî cihûyan bike. Ne Qasim ji bo di yekdestiya bazirganî û serrafiya siltaniyê de cîh bigirin wê bêne qebûlkirin û ne tenê qebûlkirin wê bang jî li wan bihata kirin. Koçberiya ber bi parzemîna Emerîkayê jî hêdî hêdî dest pê kiriye. Li bajarên Almanyayê yên nû pêş dikevin wê rewşa xwe ya di nava yekdestiya bazirganên entelektuel û serrafan de roj bi roj xurtir bikin. Li vî welatî pir bi kok bi cîh dibin û melezbûnek pêk tê. Her çend hin entelektuel kapîtalîzmê bi cuhdiyê ve girê bidin jî, ev îdiayeke pir zêde nepixandî û mezin kiriye. Bandorên wan hene, bê guman civakên bicîhbûy diyar kirin. Lê mirov nikare rola hindikayiyan a di sorkirin û handana mijaran de biçûk bîne. Çi di pêşketina rewşa entelektuel a li Ingilizistan û Hollandayê de û çi jî di derketina kapîtalîzmê weke hegemonê sîstema nû de bandora banker Bazirgan û fîlozofên cihû li van welatan têra xwe girîng e. Spinoza yek ji wan kesan e ku serdema nû di warê zîhnî de daye destpêkirin. Yek ji layîkên cihû yên pêşî ye. Em vê layîktiyê weke kesên derketine yan jî derxistine derveyî sînagogê bi kar tînin. Yek ji fikirdarên mezin ên azadiyê ye. Felsefeya fêmkirin azadî ye, gelek tiştan deyndarê wî ye. Bazirgan û bankerên cihû gelek deyn dan dewletên Ingilstan û Hollandayê. Ev deyn di serketina şeran a van dewletan û bihêzbûna wan de bi roleke mezin radibin. Li parzemîna Emerîkayê, nema ze li bakurê Emerîkayê di şerê serxwebûnê yê eyaletên Ingilstanê de bi heman rolan radibin. Baş tê zanîn an jî divê were zanîn ku di pêkhatina Dewletên Yekbûyî yên Amerîkaya îro de di serê hêzên bingehîn ên bi bandor de banker, bazirgan û entelektuelên cûhû tên. Du du. Îdeolojiya cûhûyan Ez divê di serî de eşkere bibêjim, li gelemperiya dinyayê pêşengiya îdeolojîk hînê jî di destê entelektuelên cûhû de ye. Reh û rîşên vê pêşengiyê yên kûr ên dîrokî hene. A. Di demên destpêkê de di çêbûna çanda cihûyan de şopên xurt ên du çandên mezin ên dîrokî, çandên Sumer û Misirê hene. Ahdî Atîk, Tewrat nîşan didin ku qebîleya Îbraniyan ev her du çand bi ziman û wijdanê qebîleyê dawerivandine hinavên xwe. Nîşane pir eşkere xuya dikin. Ji versiyonên pêşî yên van her du çandan in. Ji çîrokên Adem Hewa bigirin heta bi afirandina dinyayê di nava heft roj û heft şevan de, ji têgîna Allah bigirin heta bi têgîna pêxember ev her wisa ye. Em ji bîr nekin ku tofana Nuh efsaneyeke Sumeran e. Efsaneyên pêxember Eyûb û Îdrîs jî her wisa ne. Têgîna dînê yek xwedayî cara pêşî dema Fîrewnê Misrê Akhenaton de weke reformeke mezin xwestine biceribînin. Her wiha Urfa navenda herî kevn a çanda neolotîk e. Ji ber ku çavkaniyeke geleke girîng e, ji lewra bandora îdeolojiya neolotîkê ya vediguhere ji sedî sed divê mirov li ber çavan bigire. Li piştî wê du kom û zimanên mezin hene, Aryenî û Semîtîk. Mirov nikare rola van her du çavkaniyên sereke di çanda îbraniyan de pişt guh bike. Bi. Di dema pêşî ya nefîkirinê de bandora çanda Babîl û Zerdeşt gelekî eşkere ye. Gelek çîrok ji ber vê çandê hatine tomarkirin. C. Çanda Greko-Romen sêyemîn çavkaniya mezin e. Nexasim di pêşdebirina felsefeya dînî de bandora dema Greko-Romen diyar kere. Ango felsefekirina dîn, dînîkirina felsefeyê ya di navbera Îslam û Xrîstiyantiya serdema navîn de heye, bingehê wê di serî de Arîsto, Eflatûn û weke ekol di serî de Staoparêz xwe dispêre ekolên felsefeyê yên serdema Helenîstîk de. Eşkereye ku Xrîstiyantî û Îslam weke du mezhebên dînê Musewî yê Îbranî li gorî civakên Greko-Roman û Ereb çêbûne. Diyar e ku ji heman çavkaniyê tên. Nakokiya van her du mezheban bi Musewîtiyê re ji ber xisleta xurt qebîletiya Musewîtiyê ye. Musewîtî cara pêşî weke civaka qebîleya Îbranî ji serê serdema navîn û pê ve jî weke dînê milî yê qewmê cihû reng girtiye. Ya rastî li pêşberî me rewşeke dizik hev de heye. Qebîleya Îbranî, ango dînê Îbranî, ango Îbranî yan jî qewmê cihû. Îdeolojiya cihû ji destpêkê ve xwedî naverokeke dînî ye û ew jî bi temamî xwedî xisletên qewmî û qebîleyî ye. Îslam û Krîstîyantî jî li gorî pêdiviyên çanda manewî û madî yên civakên qewmên ji nêz ve nakokî û têkiliyên xwe bi cihûtîye re hene hatine avakirin. Ji lewra gelekî ketine bin tesîra wê û tim û tim jî pê re şer kirine. E. Îdeolojiya cihûyan di heman demê de ji aliyê çandeke hûr û kûr a maddî ve şekil girtiye. Me dît di vê çanda maddî de şaristanî çawa hatin binavkirin. Ji lewra îdeolojiya cihûyan li herêma Rojhilata Naverast bi têkiliyên ji nêz ve yên tevahiya şaristaniyan şekil girtiye û îdeolojiyeke şaristaniyan e. Belkî bi formuleke em deynin em dikarin hînê baştir hîn bibin. Îdeolojiya cihûyan cewherê senteza tevahiya şaristaniyan hildigire. Hêza xwe jî ji vî cewherî digire. Di vê de rola nivîskar û pêxemberên cihûyan tevahiya dîrokê pê rabûne diyar kere. Dîsa ji ber van sedaman civakên pêwendîdar bi şaristaniyên xwe re çiqasî bi nakok û têkildar bin, ew çend jî bi cihûtiyê re bi nakok in û pê re têkildar in. Encameke din a mirov dikare jê derxe ev e, cihûtî ne tenê dîn û qewm e, mirov dikare wê weke şaristaniyê, weke senteza şaristaniyê bi nav bike. Eger em rola îdeolojiya cihûyan a bihêzkirina avayiyên entelektuel li ber çav bigirin, em ê baştir fêm bikin ka çima li gelemperiya dinyayê hînê jî bi hêza pêşeng radibin. F. Îdeolojiya cihûyan bi serdema nû re parçe bûye. Li ser xeta dînî û layîk veqetiyane du şax berdane. Spinoza salên hezar û şeş sed û sî û du hezar û şeş sed û heftê û heft serê şaxê layîk dikişîne. Bi heman awayî gelek fîlozofên bi koka xwe cihû wê şaxê layîk timî xurt bikin. Ji xwe cihê guftugoyê ye ka layîktî çiqasî dînekî nû ye yan jî çiqasî li derveyî dîn e. Ez hema yekser bibêjim, ez hilberandina fikrên dînî û fikrên li derveyî dîn weke xebateke îdeolojîk û civakî manedar nabînim. Ya divê mirov ji hev cihê bike, divê ev nebe. Xebateke bi vî rengî rohnî nake. Gelekî bi sînor mirov hîn dike û heta têra xwe xisletên berevajîkirin û çeloxwarîkirinê di hundirê xwe de dihewîne. Mîtolojîk, dînî, felsefî û zanîna zanistî her yekî ji wan berdêlekî wan ê civakî heye. Lê bi xebateke civaknasî mirov dikare rola wan, bingehên nakokî û têkiliyên wan ên civakî û siyasî bi hev re ji hev derxîne û zelal bike. Ge. Di îdeolojiya ruhnîbûnê de bandoreke mezin a cihûtiya şaxê layîk heye. Ev îdeolojiya ku em dikarin wê weke zanistiyê bi nav bikin li ser xeteke felsefî bi pozîtîvîzmê re hevser e. Ev ekola îdeolojîk a mora xwe li serdema nû xistiye bi navê zanistî û pozîtîvîzmê her çûye bûye baweriya dînî ya modernîteya kapîtalîzmê. Ez divê pir bi girîngî bibêjim ku pozîtîvîzm bi kirasekî nû yê cihê dînekî kevne. Yan heman kiras e, kirasê dîn e, bereva jî hatiye kirin. Di navbera têgihiştina qanûnan a zanistiyê û têgihiştina qanûnan a dîn de yekîtiyeke zihnî heye. Ne dîn weke tê yeqînkirin têgihiştineke uxrewî ye, ne jî layîktî têgihiştineke sekulerî ango dunyewî ye. Di vir de cihêkirinek heye li hev hatiye çêkirin. Dîn hemû bi dunyewîbûnê re têkildar in girêdayî civakbûnê ne. Têgihiştinên ji wan re dinyewî tê gotin, beriya her tiştî dinyewî nînin bi civakbûnê re têkildar in. Têgînên uxrewiyetiyet û dinyewiyetê nakokiyên cidî yên civakbûnê vedişêrin û ji bo şer sergirtî dewam bike xizmetê dikin. Îdeolojiya rohnîbûnê weke zanistî û postivîzmê her xwe bi sîstem kir, bû îdeolojiya fermî ya dewleta neteweyan û ev jî dihat wê maneyê ku pir bi lez vediguherî îdeolojiya Millet giriyê. Se sê. Millet giriya cûhûyan. Bazirgan û serrafên cûhû yên ji rêwres mekê tên di sîstema kapîtalîzmê de weke çîna bûrjûayê rengekî modern digirin. Bûrjûazî weke çîneke nû ya civakî îdeolojiya xwe ya fermî bi postîvîzmê dibîne û têgihîştina li dewletê jî milletgiriyê bi xwe re tîne û ev yek jî têra xwe tê fêmkirin. Hem weke afirînerê netewe hem jî îdeolojiya xwe ya nû bi vê rewşê baş bi hev datîne. Piştî ku bi tevahî hêmanên netewe pêk tînin, neteweyî dikin, bi yekdestiya dewletê îdî zehmet nîne wan transferî yekdestdarên ekonomiya serwer bikin. Yekdestdariya bi lez li cem her neteweya Ewropayê pêş ket, bi miletgiriyê karî bûm bi tevahiya netewê bidin daqurtandin. Çawa îdeolojiya Sumeran bi ser ket, em jî bi rewşeke bi heman rengî re rû bi rû ne. Netewe weke hêmana herî pîroz tê îlan kirin. Ango li şûna xwedayê herî kevn tê danîn. Dewleta di nava netewe de yekdestdariya li ser jiyana madî zev dike, dibe hêza herî mezin a civakê. Wexta her du digihîjin hev, dewlet netewe weke dewleta berê ya qiralxwedê derdikeve holê. Ji bo bibe malê civakê jî pêdivî bi mîtolojiyan di serdema kapîtalîzmê de pêdivî bi felsefeyê heye. Pêdivî bi şêweyên wê yên vulger heye ji bo bibe malê tevahiya civakê. Ango hewcedarî bi şêweyên wê yên çor, hêsan û yên ji rêzê heye da ku karibe dakeve wê astê xîtabî hissan bike. Miletgirî û awayekî mukemel bersiva vê pêdivî yê dide. Bi vî awayî civakên Ewropayê weke civakên neteweyî di lêgerîna xwe ya îdeolojîk a çar sed salî de digihîjin îfadeya xwe ya fermî. Miletgirîya netewe, netewa miletgir, her du dewlet ê, dewlet jî yekdestîya ekonomî xwedî dike û bi vî awayî dinya nû misoger dibe. Bê guman di nava demboriya xwe de pêk tê. Wexta ku serdema miletgiriya bi heraret pêş ket, li her alî ji hev cihê bûneke mezin a neteweyî pêk tê û bê guman îdeolojiya cihû hem wê gelekî jê bi tesîr bibe û tesîrê lê bike. Têkiliya îdeolojiya cihû ji destpêkê ve bi awayekî berçav bi qewm û qebîleyê ango bi qewmîtî û qebîleyetêyê ve bi hêsanî tê fêmkirin. Di çarçoveya milletgiriya qewm û qebîleyê de milletgiriya herî kevn e û ev yek xisleteke bingehîn û xwezayî ya îdeolojiya cihû ye. Di qonaxa burjwabûyînê de yek ji wan îdeolojiyan e ku bi hêsanî vediguhere. Em dîsa bi paradokseke re rûbirû ne. Hem tu wê ji îdeolojiya milletgiriyê re bavîtiyê bike hem jî yên nû zêde dibin wê te red bikin. Çawa ku di qada maddî de, di qada manewî-îdeolojîk de jî ev paradoks pêş ket. Bi tevahî milletgiran dest pê kir diranên xwe li bavê xwe qirçandin. Milletgirên di her neteweya Ewropayê de ji pirsgirêk û astengiyên li pêşiya xwe weke îdeolojî, çanda maddî û netewe, qewm, cihû, berpirsyar dîtin. Çawa ku Krîstiyantî û Îslamiyet li pêşiya xwe astenga sereke cûhutiyê dibînin, tevî ku bi koka xwe Musewî ne. Di vir de xisûseke di bingehê şaristaniyê de rol lîstiye û teza me piştrastike heye. Ew jî ew e ku weke kakilê şaristaniyê dewlet yekdestiyeke ekonomîk e. Li her devera ku lê dewletên nû têne avakirin di nava yekdestiyên nû û kevin de pevçûn an jî şer naçar çêdibe. Yek heta yek din tine bike, teslîm bigire yan jî heta bêqîmet bike, neçar e şer dewam bike. Çawa ku ji bo qebîleya Cuhû beriya sê hezar û pênc sed salan meseleya erdên soza wan hatiye dayîn hebe, di serdema milletgirî û netewe ya Ewropayê de jî heman pêdivî xwe bi dijwarî nîşan dide. Neteweyeke nû ya Cuhû tê maneya erdekî nû. Li gorî ku Ewropa timî li dijî Cuhûyan e, Ekoleke xwedispêre erdên soza wan hatiye dayîn naçar e ku derkeve holê. Miletgiriya bûrjûa ya cihûyan ku jê re siyonîzm tê gotin, bi vî awayî weke mînakeke bi tesîr a serdema miletgiriya sedsala nozdemîn çêdibe. Çîrok ji vir û pê ve dikeve dîrokê. Ya divê mirov bi kurtî bibêje ev e, Pêdiviya demê bi dewletên bihêz heye, Elmanya û Îngilîstan. Franse ketiye rêza sêyemîn. Miletgiriya cûyan di her bask û şaxî de jî pir dixebitin. Tê zanîn çawa dewletên Îngilîstan û Holandayê bihêz kirine. Li Elmanyayê jî sermayedarên cihû bi heman fonksiyonê rabûn û li ser kar bûn. Entelektuelên cihû jî di çêkirina sermeya entelektuel de gelekî kêr hatîne. Împaratorê Alman bi saya van destekan du caran diçe Qudsê û eleqeya xwe ya ji bo tevgera nû ya welat nîşan dide. Eger Alman û Osmanî ji şerê cîhanê yê yekemîn bi awayekî serketî derketibûne, cihû wê bi parastina wan hînê zûtir û li ser hîmên hîn qehîmtir li Filîstînê yan jî erdên berê vegeriyabûne. Baskê herî bi hêz Îtîhad û Terakîyê Almangir bû û têkilîya wan bi cihûyên Selânîkê û sermayedarên wan re hebû. Ji xwe giranîyeke wan bi awayekî rê û resmî li ser Londonê hebû. Em dîroka sîyasî li hêleke bihêlin ku mijareke gelekî berfireh e. Hîtler ji têkçûna Almanan ji sedî sed cihûyan berpirsîyar dibîne. Ew baş dibîne ku serdestîya Londonê ji miletgirî û îdeolojîya cihûyan serbixwe nîne. Îxaneteke mezin li Elmanyayê hatiye kirin. Berpirsyar jî ji hûn e. Bi vî awayî her neteweyek ku xwediyê heman pirsgirêkan e, dibe dijberê cûhîyan. Dibe ku berava jî vê were îspatkirin. Lê çima ev îdda hînê li tevahiya dinyayê dewam dikin? Mînak serokê dawî yê Komara Îranê Ehmedînecat çima heman îddayan dike? Ev yek bi fonksiyona milletgirî û îdeolojiya cûhîyan a li dinyayê ve têkildar e. Hînê jî îdeolojiya pêşeng e çawa ku di yekdestariya sermayê de pêşeng e. Nabe ku Hîtlergirî were parastin. Qirkirin gunehê herî mezin ê mirovatiyê ye. Ev rastiyên civakî û însanî ne nabe ku li ser wan biaxaftin. Rola rewşenbîrên cihûyan di têkoşîna civaka demokratîk, wekhevî û azadiya bi esil a mirovatiyê de nabe ku biçûk bê dîtin. Em pêxemberan bidin aliyekî, di serdema nû de rewşa gelek rewşenbîr û entelektuelan a bi Spinoza dest pê dike û bi Marx, Frout, Rosa Luxemburg, Trotsky, Adorna, Hannah Arendt û Einstein dewam dike diyar e. Aliyê sosyalîst-demokratîk ê entelektueliya cihûyan pir bihêz e û haya min jê heye. Ez ê hukmê Adorno dubare nekim. Lê di qirkirinê de rewşa berçav a cihûyan hem di qada maddî û hem jî di qada manewî de wê kengî bigihînin encameke çareserker û polîtîk û wê kengî rexne bikin, rexneyê li xwe bigirin û di pratîka wê de gavan bavêjin. Weke hêzeke îdeolojîk hem ji ber rewşa wê ya pêşeng heta miletgiriya cihû rast ji hev neyê derxistin, ne bîranîna qirkirina cihûyan wê weke ku hêja ye bê nirxandin, ne jî wê pêşî li qirkirin û komkujiyên nû bê girtin. Miletgiriya cihûyan miletgiriya neteweyeke biçûk nîne, miletgiriya dinyayê ye. Bavê tevahiya miletgirî û dewletgirên neteweyan e. Cihê xemê ye ku mexdûr û qurbaniyê herî mezin ê miletgiriyê bi awayekî dîrokê de kêm tê dîtin Cihû bixwene. Cihûtî weke pirsgirêk gelekî hatiye guftûgokirin. Ji aliyê rewşenbîrên Cihû yên weke Marx û Frûd ên li rêza pêş tên. Lê tevî vê ev pirs bê bersiv e, Çawa heta bi qirkirinê hatin? Eger bîranîna qirkirinê bi nebûna hin qirkirinê din ve girêdayî be, ev yekê çawa pêk bê? Di parêznameya xwe de bi tevahî encamên ez gêştimê li ser hîmê mînaka Cuhuyan dikarim wisa formule bikim. Qebîleya Cuhuyan dilê xwe bijand şaristaniya Sumer û Misirê. Berdêla vê dilbijandinê nefî û sirgûn bû. Ev qebîleya biçûk û birik mîna ku ji tevahiya qebîleyan re pêşengiyê bike û ya wan nekiriye bi cîh bîne, bi çavnebariyekê rabû û îdeolojî an jî dînê qebîleya xwe ava kir. Qiraltiya Qudsê damezrand. Rika xwe hinekî din jî zêde kir. Li tevahiya dinyayê belav bû. Berê ji qebîleya xwe re paşê jî ji qewmê xwe re li cihekî geriya. Cih nedanê, nefîkirin. Ji bo têk neçin heta bi atomê çûn, heta bi ezmanan çûn. Qebîle vê carê jî bi dewleta netewe ya biçûk bi pêşengiya şaristaniyê radibe. Belkî jî bi tevahî Rojhilata Naverast û heta dewlet û şaristaniya dinyayê ya jê re Pîriktiyê dike hilweşîne. Lê wê wextê ew bi xwe jî namîne. Ji ber ku şaristaniya biçûk a Cuhuyan cewherê şaristaniya dinyayê ye. Bêyî şaristaniya Cuhuyan şaristaniya dinyayê, bêyî şaristaniya dinyayê jî şaristaniya Cuhuyan nabe. Dersa herî mezin a ji qirkirina Cuhuyan were girtin ev e. Ji ber ku ez pir girîngiyê pê didim li ser radiwestim, çawa ku ez li ser ên mîna wê rawestiyame. Zanyaran ji mêj ve gotiye, Tu nikarî agir bi agir vemirînî. Ji agirê şaristaniyê vêxistina agirên biçûk ên şaristaniyê, ango dewletên netewe bi giştî yekdestarî, rizgariyê nayne. Tevahiya dîrokê pêşengên qebîle, qewm, xizan, mezlûm û koleyan ên li dijî şaristaniyê şer kirin an hatin kuştin an jî bi ser ketin. Yên hatin kuştin bîranîna wan nayê ji bîr kirin. Lê yên bi ser ketin Ya pêşî kirin ew bû ku xwe kirin şaristanî. Ji ber ku wekî din rê nizanîbûn. Pêşengên sosyalîzma zanistî yên bi ser ketin jî nekarîbûn nebin mînakeke qefesa hestînî ya modernîteya kapîtalîst. Yên li qirkirinê rast hatin jî ti carî nefikirîbûn ku ev yekê bi serê wan de bê, lê hat. Di vê nuqteyê de ji sedî sed dilê min ji kesê ku xwe herî zêde antî-jenosîdvan dihesibîne zêdetir qurbanên jenosîdê fêm dike. Çima bi qasî ku tu cihû fêm nake ez fêm dikim? Ji ber ku heman sîstemê ez jî xistibûm nava çerxa xwe. Bê guman hêza ku çerxa sîstemê digerand jî dîsa hêza cihû bû. Ma gelo şerê desthilatdariyê yê wê îdeolojiyê, hêza wê ya afirandina şaristaniyê nebûya krîstiyantî, krîstiyantî jî nebûya Hîtler wê bibûya? Miletgiriya Elman a Hitler afiran çawa di îdeolojiya Elman de ango çawa kokên xwe berdida nava îdeolojiya rohnîbûnê, rola îdeolojiya cihû di rohnîbûnê de û têkiliya wê bi miletgiriya cihû re bi vê wesîleyê di nava têkiliyeke diyalektîkî de ye. Ango qebîletî û qewmîtiya cihû çawa ku kokên miletgiriya cihû pêk tînin, qebîletî û qewmîtiya Elman jî kokên miletgiriya Elman pêk tînin. Bûyerên di zik hev de yên li Elmanyayê ji ber yekdestiyên siyasî û ekonomîk ê di nava wan de rê li ber têkiliyên li hevgeriyayî vekirine. Ev bûyerên dîrokî civakî hemû têkiliya di navbera van her du miletgiriyan de baş rave dikin. Ev her du miletgirî heta li dawiyê neyên hiştin, qurbanên qirkirinê bi awayekî manedar wê neyên bîr anîn û mirovatî wê nikaribe xweş qirkirinê bi vî rengî rizgar bike. Bi heman awayî mirov dikare miletgirî û îdeolojiya ereb, miletgirî û îdeolojiya cihû bide ber hev. Encamên wê diyalektîk û balkêş in. Ew nebûna îslam, îslam nebûna ma wê Hezretî Muhemed bûbûna. Ew nebûna Bahs, Bahs nebûna wê Sadam Husên hebûna. Belkî bê gotin, tu totolojiyê dikî. Lê ez van gotinên xwe li serrada xwe ya analîzên şaristaniyê dixim. Dewletên Yekbû yên Amerîkayê hêza dinyayê ye, hegemon e û heta dikare bibe împarator jî. Niha ji bo Îsraîlê li Rojhilata Naverast şer dike. Belkî sibê bi Îranê re jî şer bike. Çima dîsa tehlukeya qirkirinê heye? Vê carê wê sîlehên atomê jî bêne bikaranîn. Pêşîgirtina li şerê nukleerî bi nukleeran. Kes nikare înkar bike ku ev tehluke li ber derî ye. Ji xwe Hîroşîmayek bes e. Analîza min rast e. Dema şaristanî dihat avakirin, gotin xwedayên li ezmanan wê diparêzin. Wexta hildiweşe xwe davêjin bextê atomê. Qelpê wê hezar carî li şûna yê rastê tercîh kirin. Ez behsa qiralên tazî û xwedayên bê maske yên li ser rûyê erdê dimeşin dikim û behsa brûska wan a atomê dikim. Ez yek ji wan kesan im ku herî zêde dixwaze weke mirovên gelekî zane li Rojhilata Naverast cihê cûhiyan hebe. Ji bo demokratîzekirina çanda Rojhilata Naverast, ji bo konfederatîfeke demokratîk a Îsraîl-Filîstînê, Levîathanê bûye dêwekî global nikare bê hêza çareseriyê. Ev cenawirê cûhûya navlêkirî çavkaniya rastî ya qirkirinê ye. Çareserî bi şaristaniya demokratîk a Rojhilata Naverast dibe. Rojhilata Naverast bê cûhû çawa xirbe ye, cûhû jî bê Rojhilata Naverast her tim mehkûmê qirkirin û nefyan e. Dîrok têra xwe bi dersan tijîye. Rewşenbîrên cihû êdî baş hay ji xwe hene ku pirsgirêka wan ango ev pirsgirêk, pirsgirêka dinyayê ye. Divê mirov li Rojhilata Naverast li çareseriyê bigere. Divê em ti carî ji bîr nekin ku Rojhilata Naverast a demokratîk xeyal nîne, bi qasî nan û avê pêdiviya me pê heye. Divê cihû baş zanibin ku him ji bo bîranîna qirkirinê û hem jî ji bo careke din neyên qirkirin divê rêya şaristaniya demokratîk a Rojhilata Naverast bibînin, bi tevahî gelên Rojhilata Naverast jî divê zanibin bê cihû Rojhilata Naverast demokratîk nabe û lihevkirineke demokratîk a dîrokî rêya bi tenê ya çareseriyê ye û ji lewra jî divê bi her çar lepan li wezîfeyên avakirina civaka demokratîk xwedî derkevin. Ê, di modernîteya kapîtalîst de desthilatdarî, têgînên şaristanî, desthilatdarî û dewletê çi di nava xwe de çi jî ji ber rewşa wan a di nava hev de ji wê kategorîya têkiliyên civakî ne ku analîza wan zehmet e. Şaristanî mijarek e ku guftûgo li ser binavkirina wê hînê jî dewam dikin. Desthilatdarî binavkirineke hînê tevlîhevtir e, tê guftûgokirin, li ku dest pê dike, li ku diqede, kengî û çawa çêbûye û divê çav dayî bibe. Di zimanê rojane de bi qasî av û hewaya mirov dide û distîne, behsa navê wê tê kirin, lê dîsa jî yek ji wan mijaran e ku mirov herî kêm li ser hem fikirin. Ev yek ne bi tenê ji ber ku mijarên pir bi sir û tevlî hev in wilo ye, ji ber ku li ser wan gelek xebatên îdeolojîk têne meşandin û hez dikin ew her welê bimînin wisane. Ji bo mirov ji tiştekî bêne tirsandin şertê pêşî ew e ku divê ew tişt pir bi sir û tevlîhev be. Eger rûyê wan ê rastî derkeve holê her kesê henekê xwe bi wan bike. Ew êdî nikarin kesî bitirsînin. Bi vî awayî wê armancên komên ku ser berjewendiyên wan digirin jî têk biçin. Di nava gel de li ser vê mijarê gelek çîrok têne gotin. Pêşî bi çîrokên wê yên mîtolojîk şaristanî yê din dest pê kirin. Yekdestarên berhemê zêde yan jî klîkên sûdperest bêyî di nava van çîrokan de cîh bigirin, bi darê zorê bi tenê çend caran dikarin talanê bikin. Ji bo bêne qebûlkirin û mayînde bin ji sedî sed pêdiviya wan bi mîtolojî, dîn û hiqûqê heye. Di roja me ya îro de tevî van hêmanan hemûyan sê seyan ango seks, spor û senetê popûler dikin, bi medyayê pêşkêş dikin, civakan ji aliyê zihnî û hissî ve çawa dixwazin welê berdidin wan, bi vî awayî hewl didin xwe bidin qebûlkirin û mayînde bikin û vê yekê misoger bikin. Min hewl da dîroka şaristaniyê dabeşî sê demên sereke bikim û her demê weke pêşnûmeyê pêşkêş bikim. Min bi hosteyê anî ziman ku ez zêde guh nadim rêbazên zanistiyê, lê bi şertê ku pir bi sînor be, dikare bi feyde be û çiqasî bêne dogmatîzekirin, ewqasî gefê li şansê jiyana azad dixwin. Min bi hosteyê hewl da rêbaza şîroveya sosyolojîk, bi zanistî, bi pozitîvîzmê bêyî dogmatîze bikim, bi cîh bînim. Şîroveyên min bi xetên sereke û gelek mînakan li her cure guftûgoyê vekirîne û bi vî awayî hatine pêşkêşkirin. Ez gelekî dubare dikim, tevî vê jî eger zêde hewce neke ez ê baldarî rabim da ku weke hîn bûme dubare nekim. Tevî ku min hewl da modernîteya kapîtalîst weke modernîteya serdema nû ya fermî û serketin bi dest xistî analîz bikim, Min hewl da serdema me bi temamî nekin malê kapîtalîzmê û di warê antî-modernîteyê de jî min rexneyên berfireh kirin. Tevî ku ez bi navkirina modernîte ya civaknas Antonio Giddens qebûl dikim jî ez şîroveya wî ya di warê sê nedomdaran de parve nakim. Sê nedomdar kapîtalîzm, dewleta netewe û îndustrîalîzm bûn. Min bi gelek mînak û şîroveyên berfireh anî ziman ku rih û rîşên her sê nedomdaran heta bi destpêka şaristaniyê diçin û bi pêşketina xwe ya ji wê demê ve bi modernîteya kapîtalîst gihîştin halê xwe yê herî bihêz. Di vî beşî de ya ez ê bikim ev e. Ez ê modernîteya fermî, têkîliyên wê yên bi dewlet û desthilatdariyê re nîşan bidim ka çawa bi awayekî berçavtir şêwe û şikil digire. Yek. Civaknasên pozîtîvîst di serî de Antonio Giddens û yên weke wî di her dema dîroka şaristaniyê de û di tîpa xwe ya tekane de xwe bê hemta şîrove dikin û yeqîn dikin ew jî sosyolojiyê dikin. Mînak ji bo şaristaniya Îngilîz û dewleta wê weke şaristanî û dewleteke xweser bi nav dikin û ji bo vê jî xwe ji kirina hezaran lêkolîn û analîzî paşve nadin. Di deryayê de çiqas qîçik hebin li cem van jî ewqas lêkolîn hene. Ya rastî di vê xebata bi navê zanistê de bi şêweyekî ava binkayê berevajîkirina zanistê heye. Eger em vê rewşê bişibînin rewşekê em ê bibêjin bi daran dikin ku daristanê wenda bikin. Em ê bi milyonan daran bixin ber lêkolînê û bi vî awayî daristanê bi nav bikin. Ji serî ve diyar e ku ev rêbaz nagihîje encameke rast. Lê belê bi di hezaran ciwanî bi kar tînin ku ew bawer dikin civaknasiyê dikin û bi vî awayî karektera rastî ya sîstemê piştguh dikin û ya rastî ev jî polîtîkayeke xirab nîne. Civaknasî yan jî bi giştî mirov dikare weke sosyolojî bi nav bike, naveroka wê bi vî awayî pûç û bêmane dikin. Ya rast ew e ku dewleta Îngilîz, desthilatdarî û şaristaniya wê jî nûnerekî hegemonîk ê şaristaniya çemê mezin û sereke ye. Ji pênc hezar salên bi xisletên xwe yên bingehîn ê kategorîk tê, ango ji pêşketineke dewletê ya bi yekdestiya Çîn bajar ekonomiyê tê, Ji sedsala dehemîn ve Çîna li dora bajaran berê weke arîstokrasî û qiralan, ji sedsala şazdemîn ve jî yekdestiya dewlet û ekonomiyê weke burjuwayê xwe li hev ba din, xwe bi gelek kirasên îdeolojîk dinixumîne, xwe dike sir û dike ku neyê dîtin an jî xwe bi hezaran sembolan dixemilîne û dike ku bi zehmetî were fêmkirin. Ez yeqîn dikim ku bi vê hevoka binavkirinê mirov dikare têkiliyên li hevgerriyayî û badayî yên Îngilîz ji hezaran lêkolînî çêtir ravew dike. Rahibên Sumeran bi hezaran kevalên wan hene ku li ser wan bi tevgerên stêrkan civakê şîrove dikin, ma di cewherê xwe de çi cudahiya van ji şîroveyên di hezaran rahibên zanistê yên modernîteya kapîtalîst heye? Ango di warê komên sûdperest ên sereke de ku vedişêrin, di navbera wan de tu cudahî nîne. Bi tenê ji aliyê rêbazên lêkolînê zeman û mekan ve cihê ne. Me eşkere û bi girîngî anî ziman ku cihêtiya zeman û mekan ji aliyê gerdûnî ve tê maneya çêbûna pêşketin û veguherînê. Civak jî di çarçoveya cihêtiya zeman û mekan de pêş dikevin û vediguherin. Hin caran dibe ku civak berepaç jî biberidin û biçin. Ez rewşên xweser rexne nakim. Di gerdûnê de pêşketin û veguherînên xweser nînin. Her veguherîn tê maneya xweseriyê. Bi heman awayî xwe dubarekirin bi tenê qîmetê xwe ya baweriyê ya dogmatîk heye. Di tevahiya bûyerên xwezayî de heman dubare ya gotinan lîstikeke ziman e ku maneya wê nîne. Di çarçoya vê maneyê de bê guman xweseriyên gelekî girîng ên modernîteya kapîtalîst hene. Ev xweserî li gorî binavkirinên Anthony Giddens di sê qadên girîng de pêk hatine. Bi vî awayî wê weke nedomdar binavkirin an jî weke têgîn anîna ziman dibe ku mirov hîn bike. Me kapîtalîzm di nava xweseriyên wê de bi taybetmendiyeke wê şîrove kir û mînak da. Lewma ez ê dubare nekim. Lê mijara dewleta netewe ku bi awayekî berçav û hiqûqî têgîna desthilatdariyê îfade dike wê gelekî me hîn bike ku em bi cewherî û xulase bînin ziman. Du du. Me gotibû yek ji mijarên zanista civakî herî zêde behsa wê dike û di berevacîkirina cewherê de de pêşwaziyê dikin desthilatdariye. Ya hatiye gotin rexneyeke li ser qestê nîne. Yek ji xisletên herî xweser û qabîliyetên modernîteya kapîtalîst ew e ku bi qasî ti şaristaniyê bawekî berfireh nekiribe, kiriye ku her ferd xwe xwedî desthilatdarî bihesibîne û bibîne. Mijara herî side divê mirov li ser raweste ev e. Civaknasê fransawî, Fakoult herî zêde serê xwe li ser vê mijarê êşandiye lê dîsa jî bi temamî ji heqê wê nehatiye der. Lenîn, di Dewlet û Şoreşê de xwest dewletê nas bike. Lê hînê li ser xwe bû, fêm kir ku mijara herî zêde tê de xapiya yê dewlet e. Ji xwe hîç nexwest desthilatdariyê nas bike. Ev kevirê avzûnkirî yê zilamê bihêz û xasûk bi maskeyên cûr be cûr ên şaristaniyan heta roja me ya îro anî di avakirina sosyalîzmê de bi kar anî. Ew sosyalîzma diviyabû ku bi temamî bi modernîteya demokratîk bihata avakirin, ev xebata bingehîna civakî ji destpêkê ve bi desthilatdariya sosyalîst hat pûçkirin û Lenîn ev fêm nekir. Ez gotineke Bakunîn a tê vê maneyê gelekî manedar dibînim. Zilamê herî demokrat taja desthilatdariyê deynin serê wî wê di nava bîst û çar saetan de bibe dîktatorekî rezîl. Yan jî wê exlaqê wî xirab be. Divê mirov sosyolojiya desthilatdariyê bike û ev kar hînê weke wezîfeyeke bingehîn a zanistî ji bo analîzkirinê li pêşiya me ye. Gelo desthilatdarî çi ye? Gelo hewce dike nake? Ev mijarên civakî ne yên ku herî kêm têne zanîn. Li gorî hin zîhniyetan û komên feydeya xwe di bin zîhniyeta xwe de vedişêrin desthilatdariya mutleq çareseriya mutleq e. Wer xuya ye ku fikra asûr ev e, bi tevahî standina canê hedefê. Yên desthilatdariyê bi tevahî weke nexweşiyekê jî dibînin hene. Nexasim anarşîst û pasîfîst bi vî rengî li dabaşê dinêrin. Li gorî wan mîna mirov ji şewbê û webayê bireve divê ji her cure hêz û otorîteyê bireve. Ya rastî ev têgihîştin şêweyê berçav ê radestbûna desthilatdariyê ye. Çareserî û binavkirina sîstema şaristaniya demokratîk ji aliyê wesifkirinê ve cihê ye. Mafê parastinê yê her koma civakî pîroz e. Li hemberî her cure êrîşa li ser hebûna komekê û nirxên bi ser hebûna wê ve, hebûna hêza parastinê ji bilî mafekî dest jê nayê berdan sedemeke hebûnê ye. Ez bawer dikim ku bi maneya klasîk wê ji hêza parastinê re desthilatdarî neyê gotin. Belkî jî li cih be ku mirov bibêje hêza parastina demokratîk yan jî otorîteya wê. Gul bi strîyên xwe diparêze. Wexta mirov vê li ber çav bigire, ez hez dikim ku ji vê paradîgmaya otorîteya demokratîk re bibêjim tewiriya Gulê. A. Mirov desthilatdariyê di çarçoveya şaristaniyê de weke her cur rexebatên civakî yên ji bo bidestxistina berhemê zêde û pirkirina wî fonksiyonel bike bi nav bike, ev binavkirineke li cîhe. Ji xebatên îdeolojîk heta bi xebatên eskerî, ji çîrokên mirovan pê dixin xewê heta bi qirkirinan, ji lîstikên kêfê heta ritûelên dînî bi tevahî tevgerên civakî eger bi kêra vedizîna berhemê zêde û nirxan tê, di çarçoya analîzên dawî de mirov dikare wan weke xebatên desthilatdariyê bi nav bike. Desthilatdarî di çarçoya vê maneyê de qada xebateke berfireh a civakî ye. Nexasim di civakên şaristaniyê de desthilatdarî timî bi berfirehî û kûrahî li gorî rêjeya berhemê zêde bi meyla mezinbûnê radibe. Eger em têgînên berhemê zêde û nirx zelal bikin, çarçoveya desthilatdariyê wê baştir bê fêmkirin. Eger em çalakiya bi darê zorê ya desteserkirinê û bisazîbûna wê ya li ser destketî, ser miyanên maddî û manewî û bi tevahî nirxên çandî yên kes û koman weke hunerê desthilatdariyê bibînin, Wê yê bi dest dixe û yê bi dest dikeve bi awayekî berçav zelal be. Tevî ku yê wê nîne, desthilatdarî timî hin tiştan bi darê zorê bi dest dixe, yê xwe dihesibîne, asîmîle dike, dike milkê xwe, dike welatiyê xwe û di rewşên berevajî de dîsa bi darê zorê davêj e, sirgûn dike, bêcih û war dike, bêkar dihêle, bêmal dihêle, bi awayekî giştî ji aliyê madî û manewî ve huner û çalakiya bêqîmetkirinê ye. Eger mirov vê yekê bi tenê bi nirxan û berhemê zêde bi sînor bike, wê ev bibe helwesteke teng. Di vê mijarê de bidestxistin esas e. Lê li ser vê rêyê bi hezaran nirxên din jî têne desteserkirin ku mirov ji wan re bi giştî bibêje desthilatdarî rasttir e. Fonksiyona bingehîn a demokratîk jî ew e ku yekser an jî ne yekser êrîş li hebûn û hebûna kom û kesên pêwendidar hatibe kirin divê nirxê wan ên madî û manewî biparêze, çavê xwe li bidestxistina wan negire, dîsa li wan vegerîne. Ango ji her aliyî ve bi fonksiyoneke pozitîf a hewce, mafdar û dest jê nabe re têkildar e. Otorîteya demokratîk di çarçoya vê naverokê de hunerê ketina nava çalakiyê ye. Di cewherê xwe de jî mirov jê re wiha bibêje rasttir e. Pêşîgirtina li bidestxistinê û hunera çalakiya wê ye. Di warê bidestxistina welat û çalakiyên ji bo pêşîgirtina bidestxistina welat de ji aliyê bikaranîna hêzê û hunerê wê ve cihêtiyeke ontolojîk heye. Her du jî têgînên dijberî hev in. Di nava civakê de rewşên bi vî rengî bi têgînên bingehîn ên dualîte yên weke qencî xirabî, xêr guneh, rast çewt, heq neheq, xweşik kirêt têne îfadekirin. Be. Li gorî nêrînên li desthilatdariyê mirovê dikare ji gelek aliyan ve dabeş û tasnîf bike. Yek. Desthilatdariya siyasî. Şêweyekî desthilatdariyê ye ku herî zêde tê bikaranîn. Fonksiyona birêvebirin û rêveberiya dewletê û yên li ser şopa wê îfade dike. Di dîrokê de herî zêde ev şêweyê desthilatdariyê hatiye bikaranîn, gelekî li ser hatiye rawestîn û herî zêde diyarker bû. Di du. Desthilatdariya ekonomîk. Çalakiya birêvebirin û bidestxistina nirx û berhemê zêde ya hêzên yekdestdar îfade dike. Di tevahiya dîrokê de gelek şêweyên wê hatine meşandin. Sisê, desthilatdariya civakî, rê û resm û çalakiya hêzê ya beşên bingehîn ê civakê li ser hevdu ava dikin îfade dike. Di vê de malbat, çîn, cinsiyet, koka etnîk û gelek cudahiyên din ên girîng hene. Divê mirov hinan ji wan cihê bigire dest û li ser bisekine. Di malbatê de bav, di çînayetiyê de yê berhemê zêde bi dest dixe, di cinsiyetê de mêr, di etnîsîteyê de etnîsîteya serdest desthilatdariyê temsîl dike. Çar, Desthilatdariya îdeolojîk, bi maneya zîhniyeta rêveber e. Kes û komên di têkiliyên çand û zanistê de pêşketîne xwedî yê desthilatdariya îdeolojîk in. Pênc, Desthilatdariya eskerî, saziya herî zêde li rêza pêş bi desthilatdariya derwekevtê dîtine. Di vî şêweyî de herî zêde desthilatdarî heye, herî zêde dijberê civakê ye, herî zêde dijberê mirovatiyê ye. Diya tevahiya desthilatdariyan e ya rastî ew bavê tevahiya desthilatdariyan e. Şeş. Desthilatdariya neteweyî Di çarçoya netewe de desthilatdariya navendî îfade dike. Bi hostayî û nazenînî hewl dide xwe weke yek û parçe nabe îfade bike. Mirov dikare jê re bibêje serweriya neteweyî ye. Heft. Desthilatdariya global. Împaratorî yan jî pozîsyona modernîteya hegeman û şaristaniya serdest îfade dike. Di roja me ya îro de modernîteya kapîtalîst di rewşeke welê de ye, vê desthilatdariya xwe bi pêşengiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi yekdestdariya ekonomîk a global û dewletên netewe dimeşîne. Gelek şêweyên bi vî rengî yên desthilatdariyê mirov hînê jî dikare dabeş bike. Sesê Desthilatdarî tevahiya têkiliyên dîrokî, civakî û saziyan e. bi awayekî dîrokane li ser qad û şaneyên civakî yên sedema man û nemanê ne bi cîh dibe û hewl dide xwe bike rêwresmeke domdar. Rêwresm tê maneya bi sazîbûnê. Desthilatdarî pir girîngiyê bi sazîbûnê didin û heta qadeke welê ye têkiliyên civakî bi protokolê ve hatine girêdan. Pêwendîdarên wan ew gelekî fonksiyonel kirine, ji lewra jî şêwe û bisazîbûnê pir baş bi protokolan ve girê din ji ber ku temsîliyet û domdarî xwedî girîngiyeke man û nemanê ne. Mînak davakirina desthilatdariyên siltanan destguhertin, teslîmkirin û bidestxistina wan de xeml, sembol û protokolên mezin hatine lidarxistin. Ji cil û bergên wan heta bi xwarinên wan, ji zewacên wan heta bi mirinê wan her têkiliya wan beriya bi hezaran salan ji şêweyekî rê û resmê tê. Ji lewra jî her kes weke dixwaze bi hêzekê nikare bibe desthilatdar. Wê ji wan re bibêjin bû eşqya yan jî despot. Ya rastî rûyê herî xuya û rûyê eşkere yê desthilatdariyê eşqiyatî û despotîzm e. Lê ev saziya desthilatdariyê gelekî pîroz û bilind kirine, ji ber ku nexwestine bê gotin, kum ket xwarê serê keçel xuya kir. Ji lewra jî, ji bo rêzdarî û domdariya bi sazîbûyî ya desthilatdariyê bi dijwarî li ber van şêweyên desthilatdariyê radibin. Serwext in ku bi giranî bi saya van sembol û rêwresman desthilatdarî rewa dibe. Min di parêzdameyên xwe yên berê de desthilatdarî şibandibû guloka berfê. Ez niha vê teşbîha xwe ji nû ve bi bîr dixim. Yekdestdarên berjewendîperest ên civakên şaristaniyê yên xisletên dîrokî bi dest xistine û li hev badayîne, ji serê çiyê mîna gulokeke berfê digindirin û her diçe mezin û dijwar dibin. Ev desthilatdariyê îfade dikin. Dîrok jî xwedî pergal û nîzamekî ye ku bi vî awayê me destnîşan kirî diherike. Çar. Eger mirov desthilatdariyê bişibîne nexweşiyeke vedigre wê baştir were fêmkirin. Ango desthilatdarî mîna şewbê ye û vedigre. Ev nexweşiyeke civakî ye, di destpêkê de zilamê bihêz û xasûk bi serê xwe nêçîr paşê dane hevên jin dayikê desteserkirin. Ev nexweşî pêşî di nîzama hiyaraşîka bavik de rahib ango kesê xwediyê maneyê, rêveber ango kesê bi tecrûbeyên xwe civakê rêvedibe Fermandarê eskerî ango kesê xwediyê yekdestariya hêzê xwe bi sazî kir. Bi avabûna çîn û bajêr jî xwe kirin dewlet. Lê hema yekser divê ez bibêjim çawa ku tê yeqînkirin bi avabûna desthilatdariya dewletê re nîzama hiyerarşîk a bavik ku ji aliyê zilamê bi hêz û xasûk ve hatibû avakirin ji holê ranebû. Vê carê em dikarin desthilatdariyê wiha formule bikin, Desthilatdarî ango zilamê bihêz û xasûk, li vê jî zêde bikin bavêktiya hiyaraşîk, li vê jî zêde bikin dewlet. Ev sê saziyên hîmî civaka desthilatdariyê îfade dike. Ji vê nîzamê re ku ji gelek avahiyên qatê jêr û jor pêk hatiye, weke kategorî bi giştî em navê şaristaniyê lê dikin. Li qatê zemîn ekonomî heye, Li qatê jor jî konseya xudayan heye. Sumeran şaristanî bi vî awayî ava kir. Şêwe guherî, lê cewherê wê xwe her xurt kir û maneya xwe parast. Li qatê zemîn tevahiya dîrokê di serî de karker, serf û kole mirovên di berhemê zêde de hatin bikaranîn hene. Kesên xwedîpîşe yên weke cotkar, pîşekar û pîşesazên serbest jî li vî zemînî xwediyê çalakî û îcrayê ne. Li qatê jor jî xwediyên mîtolojîk, Xwedayên bi tenê, ango carna siltanên siya wan an jî pêxemberên qasitê wan, carna jî şaman û rahib rûdinên, qanûn û fikrên rêveber, ango îdea Eflatûn cîh digirin. Di serdemên destpêkê û navîn de, desthilatdarî bi van saziyên bingehîn û xisletan bi şêweyê dewletê xwe îcra dikir. Lê di serdema modernîteya kapîtalîst de, tevahiya civakê li desthilatdariyê gerandin. Bi gotineke din, Tevahiya civakê bi nexweşiya xwe desthilatdarî di hesibînê xistin. Bi rêya saziyên Anthony Giddens ji wan re dibêje ne domdar, desthilatî hat belavkirin û ev her çiqasî nexweşiyek be jî ya rastî xweseriyek e modernîtiya kapîtalîst de. Di vê mijarê de hin îdeolojî û sazî bi roleke diyarker radibin. Ez ê van xisûsan di beşê jinha û pê de bigrim dest û li ser rawestim. Bêguman wexta desthilatdariyê bi tevahî civakê dixin, ev nayê wê maneyê ku gelekî bihêz bûye. Di heman demê de tê wê maneyê ku gelekî naçar e, belengaz e, di pêvajoya ji hevdeketinê de nêzî qonaxa dawî û leza dawî bûye. Di her tiştî de wexta tişt digihî ji heddê xwe du tişt diqewimin. Ya yê pêwendîdarê wî wê di rewşa dawî de yan divê pê bike dike yan jî yê ya pêwendîdarê wî wê tişteke neke û ew tiştê birize. Mînak wexta sêv gihişt û baş sor bû ya divê mirov bike ew e ku wê ji çîqlê wê bike. Eger ev neyê kirin piştî demekê sêvê birize, kurmî bibe, pûş bibe û biqede. Mînak belkî çor bû lê ji bo desthilatdariyan li cih e. Ji xwe diyardeya desthilatdariyê wexta bi modernîteya kapîtalîst tê avakirin nexweşiyeke û mirov dikare wê weke gihîştiye asta rizînê bihesibîne. Bêhm pêketiye genî bûye. Bi gotina Bakûnîn desthilatdarî ew çend rizîya ye ku mirovê herî biexlaq û saxlem xwe pê bike wê nexweş bikeve. Bi temamî wiha tê gotin, Wexta mirov taca desthilatdariyê deyne serê mirovê herî demokrat wê di nava bîst û çar saetan de wî bike dîktatorekî herî rezîl. Ev rast e. Desthilatdariya dirize weke tacekê deynin serê jina herî bindest ew ê jî di nava bîst û çar saetan de bibe dîktator. Ji bo mirov pêşî li vê rizîn û nexweşiyê bigire bi tenê rêyeke ye. Ew jî avakirina sîstema modernîteya demokratîk e. Fe, modernîteya kapîtalîst û dewleta netewe. Têgîna dewleta netewe bi qasî ku di tariyê de hatiye hiştin ew qasî jî yek ji wan têgînan e herî zêde hatiye berevajîkirin. Bi israr ji diyarkirina rola wê ya sereke û fonksiyona wê ya rastî direvin. Mirov dikare bibêje zêdetir bi armancên propagandîf tê bikaranîn. Bi taybetî hewl didin têkiliya wê ya ontolojîk bi faşîzmê û miletgiriyê re xuya neke. Çawa ku hewl din têkiliya tenik û zirav a modernîteya fermî bi faşîzm û miletgiriyê re ji nedîtî vebên. Ev helwez bi tenê xweserî burjûwayên lîberal nîne. Sosyalîst jî di mijara dewleta netewe de yan parêzvan xuya dikin yan jî mîna ku gelekî bêqîmet e, bi gotin û peyvên basît nêzîk dibin. Ya rastî ji bo guhertin û têgihiştina li serdema me têgîna dewleta netewe têgîneke kilît e. Her çiqas ez Anthony Giddens kêm bibînim jî, ji ber ku girîngiya wê destnîşan kiriye, ez vegotinên wî yên di vî warî de weke yên mijarê ruhnî dikin qebûl dikim. Heta vir min gelek mijar pêşkêş kirin. Bi awayekî mirov dikare wan ji bo binavkirin û fonksiyona dewleta netewe weke pêşamadekarî qebûl bike. Mirov sedemên derketina kapîtalîzmê, têgînên modernîte, netewe û dewletê di asta pêşnûmeyê de be jî bi nav neke wê diyarkirina rola dewleta netewe zêde bi kêr neyê. Min mijara cihûyan jî bi xetên sereke û weke pêşnûme hew da pêşkêş bikim bi sedema têkîliya wê bi dewleta netewe re heye. Ji bo ji hevderxistina pirsgirêkên civakî yên roja me ya îro, çawa ku analîzkirina dewleta netewe têgîneke kilît e, Her wiha ji bo ji hevderxistina mijara dewleta netewe jî mijara cihûyan di çarçoveya şaristaniyan de weke dîrokî civakî qet nebe divê bê binavkirin û ev yek têra xwe hîn dike û weke mînak xwedî qîmeteke ye. Bêyî ku mirov dewleta netewe û mijara cihûyan ji hev derxîne hewl bide maneyê bide qirkirina cihûyan ev yekê gelekî kêm û çewt ango wê gelekî ne rast be. Trajediya Rojhilata Naverast a îro têra xwe analîzên têne kirin pişt rast dike. Yek. Dewleta netewe formê pêkhatina yekdestariya kapîtalîst e. Li Hollanda û Îngilistanê hînê di sedsala şazemîn de ji bo şikandina armancên împaratoriyê yên Fransa û Spanyayê formekî dewletê yê pêdivî pê hebû, şêweyê pêş dewleta netewe bû. Prensîtiya Hollandayê û Qiraltiya Îngilistanê wê ber bi dewleta netewe ve biberidin û hewl bidin serdestiyê bi dest bixin. Bi konsensusa Westfalya ya sala hezar û şeş sed û çil û nihan hêmanê neteweyî di navbera dewletan de derket pêş û bi vî awayî gavên ber bi dewleta netewe ve têne avêtin û bilez dibin. Dewletan weke ekonomî û polîtîka merkantalîzm kire esas û ev bû hêmanekî faktora bazara neteweyî bihêz û bilez bike. Zimanê neteweyî, huner û xebatên dîrokê êdî bi dorgirtina dewletê hînê zêdetir cih girtin. Werlê hat ku hin arîşeyên di qada navneteweyî de û şer, bêyî miletgirî û desthilatdariyên tîpa dewletê ne mimkun bûn bêne meşandin. Şerên Napolyon di vê de bi roleke pêşeng rabûn. Bêyî ku Fransayê bike dewleta netewe nikarîbû şer bimeşîne. Îdeologên Elman ên pêvajo ji nêz ve dişopandin bi tevahî benên serê meselêne û ji miletgirîya Elman û dewleta wê ya netewe re hewce ne di şexsê Napolyon de keşif kiribûn. Milletgiriya Elman a bi lez pêş de birin, demekê berî demekê di yekgirtina Elmanya û avakirina dewleta modernîteyê de bi rola qeraseyekê rabû. Paşê pêvajoya wê Hîtler biafirîne, di serê sedsala nozdemîn de wê gavên xwe yên destpêkê bavêje. Ya rastî mijar zêdetir hûr û kûr e. Bi hîmên modernîteya kapîtalîst re têkildar e. Ev tevgera ku di navenda xwe de lêgerîna li serketinê ya yekdestdarên ekonomîk dihewîne, wê ne bi tenê pêşketina netewî berevajî bikira, neçar wê bi tevahî hêmanên netewe dikin netewe bikirana miletgir. Bêyî ku dîn neteweyî bibe, zehmet bû ku serdestiya bazarê yekdestdariya ekonomîk pêk bihata. Neteweyîkirina huner û çandê jî bi heman awayî bi pozisyona yekdestdaran re têkildar e. Neteweyîkirina şeran jî wê bûbûya hêmana herî dawî û girîng. Neteweyîkirina van hêmanan hemûyan ruhê neteweyî derxist holê û ev jî bi miletgiriyê bi encam bû. Xebatên îdeologan ên li ser netewe û dewletê ji mêj ve hîmên fikrî yên hewce dikirin amade kiribûn. Pir eşkere bû ku ev hêman hemû ku li ser bazara neteweyî û li ser bazarê şerekî mezin dimeşand û xwe li ser dikuşt û ferz dikir kapîtalîzma yekdestar bû. Du du Şerê endustriyê ev pêvajo bi tevahî bi lez kirin. Piştî bazirganiya mezin pîşesaziyê bêhtir berhemê zêde çêkir û bi vê xisleta xwe netewbûna bingehîn ava kir. Pîşesaziya neteweyî di çarçoweya netewe de ji bo kapîtalîstan hemûyan dihat maneya bêhtirkarê. Sedsala nozdemîn ji vî alî ve diyarkere. Îndustriyalîzm weke îdeolojiyeke ji nêz ve bi netewebûyînê re têkildar e. Miletgirî di sedsala nozdemîn de îdeolojiya herî nadîde û çalakger a siyasî bû û mirov nikare endustriyalîzmê ji vê cihê bifikire. Burjuwaziya bazirgan weke hecm bi serê xwe nikare neteweyekî rake û hilgire. Merkantalîzm bi serê xwe wesfê wê yê ekonomiya yekdest a karibe netewe li pê xwe bibe nîne. Burjuwaziya bi îndustriyên yekdestar weke hecm gelekî berfireh bûbû, îdî weke heqê xwe didît ku li ser navê netewe bipeyve. Dîroka xwe ji nû ve nivîsî. Meyla xwe ya felsefî zelal kir. Çanda neteweyî kir parçeyekî dîrokê. Mohra xwe li artêşa neteweyî û perdeya neteweyî xist. Pîşesaziya neteweyî bi burjuwaziya xwe di çarçoveya netewe de serketin û serdestiya kapîtalîzmê mayînde bû. Têgîna jê re şoreşa bûrjwaziyê tê gotin, ji ber ku van pêvajoyan hemûyan di nava xwe de dihewîne, manedar e. Naxwe bi serê xwe bi tenê şoreşên Îngilîz, Fransa û yên weke wan berevaciyê tê gotin şoreşên bi plan ên bûrjwaziyê nînin. Ya bûrjwaziyê kir ew bû ku zanîbû van şoreşan li gorî berjewendiyên xwe bi kar bîne. Ji lewra şaş e ku mirov şoreşa endustriyê weke serketina çîna bûrjwaziyê bibîne. Ev şoreş jî encama daneheva mezin a dîrokê ye. Burjuwaziya yekdestar û egoîst di her qadê de çawa kir ev qad jî desteser kir û xwe û kara xwe ferz kir. Çawa ku ekonomî qadeke civakî ye û hewcedariyê wê bi burjuwaziyê nîne, pîşesazî jî qadeke ekonomiyê ye û hewcedariya wê bi burjuwaziyê nîne. Ya yekdestarên bazirgan kir ew bû ku li gorî bazirganiyê bi awayekî dîrokî dest danîn ser vê qada ku hînê zêde karê tîne. Xwedî yên ti şoreşên rastî burjuwazî nînin. Çi teorîk çi jî pratîk di amadekariyên şoreşa endustriyê de burjuwazî nînin. Şoreşa endustriyê ew e ku ekonomî di nava pêşketina rîtma dîrokî ekonomî de yek ji gavavetinên mezin û girîng e. Mîna şoreşa cotkariyê ya di dema newolotîkê de ye. Di her dema dîrokê de hilberandina ekonomiyê pêş ketiye, cewherê wê yekdestiya ekonomî ye, dewlet û hevkarên wê li ser deverên bi bereket dibin yekdestarên nû yên çavsorî, çavkorî û bi îhtiras, wexta hewce bike bê perwa hêzê bikartînin. Dewleta netewe ya esas di nava van yekdestaran de hîmê xwe yê madî dibîne, ne bîne û tab jî neke çê dike. Sisê. Nava salên sedsala nozdemîn qonaxeke werçerxê ya dîrokê ye. Yan dewleta netewe ya navendî ya burjuwaziyê wê bi ser bikeve yan jî tevgera konfederatîfa demokratîk a bi tevayî beşên civakê yên li dervê yekdestên nû û arîstokrasiyê dimînin himbêz bike. Di şoreşên Îngilîz ên sala hezar û şeş sed û çil û hezar û şeş sed û heştê û heşt û şoreşa Fransa ya sala hezar û heft sed û heştê û nihan de di nava hêzên serhildanê de cihêtiyeke berçav xuya nake. Lê ev her du meyl û ekol bi rola esasî radibûn. Komîngerên di şoreşa Fransayê û levelên di şoreşa Îngilîzê nûnerên meyla demokratîk bûn. Ev meylên behsa wan tê kirin paşê têne tasfîyekirin. Şoreşên sala hezar û heşt sed û çil û heşt an bi temamî şorejên gel bûn. Xebatên Karl Marx û Frederick Engels ên heta sala hezar û heşt sed û çil û heşt an yên Lîga Komînîst û Manîfestoyê li cih in û gavên dîrokî ne. Kengî şoreş li bêbextiya burjwaziyê rast hatin û bi her cure hêzên paşverû re li hev kirin, ev têkçûna wan a pêşiya stratejîk bû. Bihara gelan kurt ajot û dîsa zivistana reş bi ser wan dihat. Şoreşgeriya burjwaziyê jî bi berjewendiyên wê yên kêliyê ve girê dayîbûn. Bi ser ketibûya wê desthilatdariya siyasî pir zû bikira yekdestiya ekonomîk. Li şûna ku her tiştî ji dest bide, zanîbû yê di destên xwe de biparêze û qîma xwe bi destketiyên bi sînor bîne. Alîgirên berê yên qiraltiyê û arîstokrasî jî negihiştibûn hêviyên xwe. Mîna hêzeke tewazunê, dewleta netewe di vê pêvajoyê de wê bi hêz bibe. Navenda yekdestên ekonomîk û siyasî bi dewleta netewe re hev digirin û ev yek jî pêvajoya paşê diyar dike. Salên hezar û heşt sed û şêst û yek û hezar û heşt sed û heftê û yekê bi awayekî fermî salên îlankirina dewletên îtalî û elman in. Paşê jî wê dor bihata îlankirina dewletên din ên netewe. Pêla şoreşan û kengî weke hêvî dikirin ne meşya, Marx xwe vekişand Londinê. Kapîtal xist ber lêkolînê. Ceribandina wî ya enternasyonalê xebateke komeleyê bû. Komûnîstên Elman di navê de, Marx û Engels jî kengî dewleta neteweya navendî kirin esas, hingî bi awayekî objektîv têkçûn qebûl kirin. Bi teoriyên krîz û pêsîrtengiyê li gorî ketina kapîtalîzmê, bername, rêxistin, stratejî û dersên taktîkî her çûn li dijî civakê, lê bi kapîtalîzmê re di nava qalibên heman modernîteyê de li hev kirin û bi vî awayî veguherîn tevgereke welê ya para xwe ji yekdestdariyê ekonomîzm jê re tê gotin bigirin. Maneya ekonomîzmê qebûlkirina bernameya dewletên netewe û ekonomiya yekdestarên pîşesaz e. Şoreşa Sovyetê jî weke yên beriya xwe nekarîbû nebe destikê bernameya dewleta kapîtalîzmê ya yekdestar, dewleta netewe. Ji xwe şoreşa Çînî jî piştî aloziyeke demdirêj nekarîbû xwe ji heman aqûbetê xilas bike û li ser heman rotayê dewleta netewe ya Çînê kapîtalîzma yekdestara Çînê bi yekdestarên global re li hev kirin. Kategoriya Em ji wan re şoreşên rizgarî ya neteweyî dibêjin, ew şoreşên ku hînê zêdetir bi zîhniyeta modernîst re têkildar in, pîşesazî û dewleta netewe pir zêde di bernameyên xwe de bi cîh kirine. Her çiqas di nava wan de gelek mînakên sosyalîzma pêkhatî hebin jî, bernameya wan a hevpar yek tişt e. Tevgera sed û pêncî salî bi navê sosyalîzma zanistî hat meşandin, sedema serneketina wê ew bû ku nikarîbû bibe xwedî wê hêza ji modernîteya rohnîbûnê bibihre û li şûna wê modernîteya demokratîk bi teorîk, programatîk, stratejîk û taktîk pêk bîne. Ya rastî ev nîyeta wê jî tune bû. Bi tevahî nîşane din xuya kirin ku ev tevger xwedî karektereke burjwaya biçûk e, asoyê wê teng e, Bi qasî ku bi serketinê serxweş dibe bi xisletên ku wê bi hêsayî radestî sîstemê dike dibe yek. Anarşîstan ev pêvajo protesto kiriye, lê nexasim tevî ku Bakunin, Proudhon û Kropotkin rexne û pêşniyarên girîng ên bernameyê kirin jî ji ber ku xwe bi rêxistin nekirin ji aliyê îdeolojîk ve xwe teng hiştin û civak serre serre nas kirin her wiha ji ber têgihiştinê wan ên çalakiyên ferdî nikarî bûbin alternatîfa siyasî. Destwerdana wan a li pêvajoya dîrokî serketina çav li rê bû pêk were neanî. Her du ekol jî qelsiya wan ew bû ku felsefeya ruhnîbûnê weke hebû qebûl kirin û bi awayekî dogmatîk bi zanista pozîtîvîst ve girêdayî bûn. Serneketin zêdetir bi sedema îdeolojîk ve girêdayî bû. Muray Boxîn dibêje, Heta bi salên hezar û heşt sed û pêncî li Ewropayê meyla kedkarên gund û bajaran zêdetir ber bi konfederasyoneke demokratîk heye. Lê ji ber ku sosyalîstan xwe radestî têgihiştina dewleta netewe ya navendî kir, ev şans bi tevahî ji dest çû. Boxîn bi van gotinên xwe wer xuya dike ku bûyerên di qada civakî de diqewimin zêdetir nêzdî rastiyê teşxîs kirine. Çar. Wexta dewleta netewe ya alman di sala hezar û heşt sed û hefteyî de hat îlankirin, yê pêşî ev tehlûkeya mezin dît fîlozofê mezin Nîçe bû. Ji lewra mirov nîçe weke pêxemberê muxalifê serdema kapîtalîst bi nav bike li cih e. Di demekê de ku sosyal demokrat jî di navê de ji vê bûyerê li çepika din wî şerma mezin a mirovatiyê tê de didît. Ez ne şaş bim, xulaseya şîroveyên wî wiha bû. Dewleta dibe xwedê, ferd û kedkarên dibin morî, civaka xesandî û pîrekî. Rexneya Proûton a li welatîbûnê hînê balkêştir e. Mîna ku ferdê roja me ya îro hê ji mêj ve dîtiye. Max Weber civak di bin bandora modernîteyê de weke civaka li pişt caxên hesinî hatiye girtin bi nav dike. Bi navkirin û şibandinên hînê xeternak di dinya romanan de hatine kirin. Kengî civak di feqa dewleta netewe de tê asêkirin, şîroveyên bi heman rengî zêdetir dibin. Lê belê ev rexne û pêşbînî hemû ji bernameyeke berçav a çareserî û azadiyê dûr in. Ji sedsala şazdemîn heta dawiya sedsala bîstan gelan û rewşenbîran bi awayekî dîrokê de ti carî neyê muqayesekirin li ber xwe dan. Gelek serketinên demborî jî bi dest xistin. Lê hegemonya global a di serdema yekdestdarên fînansa kapîtalîzmê de Hînê bi tevayî heybeta xwe li ser piyan e û ev yek jî nîşan dide ku meyla modernîteya demokratîk ji kêmasiyên mezin ên çareseriyê li ser xeta bername, stratejî, rêxistin û çalakiyê ji çewtû û kêmasiyên xwe rizgar nebûye. Pênc. Divê mirov sê hêmanên sereke yên modernîteyê bi giraniyeke yek astê çareser bike û li ser vî hîmî hêmanên sereke yên modernîteya demokratîk bi entelektuel û ruhnîbûneke mezin û her cure tevgera civakî bide meşandin û ev yek wezîfeyeke her dema şaristaniyê ye ku paş ve nayê xistin û dest jê nayê berdan. Rexnekirina kapîtalîzmê ji hedê xwe zêdetir kêm û çew hatibe kirin jî, ji ber ku hatiye kirin divê mirov berê tîran bide dewleta netewe û bi rexnekirina îndustriyalîzmê temam bike û ev yek di serdema sêyemîn a fînansa yekdestdar de giraniya xwe ya di têkoşîna civaka demokratîk wekev û azad de diparêze. Em jî ya para me dikeve pêşkêş dikin. Çi di pêkhatina dewleta netewe de Çi jî di domdarkirina wê de wezîfeya zemqê ji aliyê her cure miletgeriyê ve tê meşandin û êdî zehmet nîne mirov vê tespît bike. Di vê rewşê de ez bala we dikişînim ser vê mijarê ku em miletgiriyê weke hêmanekî îdeolojîk e rola xwe ya xweser heye digirin dest. Dibe ku rasttir be mirov jê re bibêje îdeolojiya postivîst layik kirine dînî. Di qonaxa derketina sîstemê de, nêzîkbûnên pozitîvîst û layîk her çiqasî ji zîhniyeta modernîteya demokratîk dûr bin jî, ji bo bihurîna ji dogmatîzma kevneşopiyê bi roleke erênî rabûn. Di pêşketina şîroveya zanistî de para wan heye. Lê belê ji ber ku ji nîvê sedsala nozdemîn û pêve li aliyekî serketina xwe ya siyasî û aborî pêk anîbû û li aliyê din tehlukeya çalakiya demokratîk dewam dikir, weke ku li cem her şaristaniyê hatiye dîtin, Sîstem ji aliyê îdeolojîk ve ber bi dînîbûnê ve çû. Miletgiriyê jî bi zêdeyî bersiva vê pêdiviyê da. Piştî van daxuyaniyên pêş ên weke destpêkekê derbarê dewleta netewe de li ser girîngiya mijarê ceribandina analîzên hînê berçavtir û bi detaytir gelekî hewce ye û mirov dikare gelekî jê hîn bibe. A. Eger em bi awayekî berfireh bi nav bikin, em dikarin bibêjin, di dema modernîteya kapîtalîst de amûrên desthilatdariyê yên li tevahiya civakê belav bûne û di çarçoweya hiqûqî de ji yekîtiya ferdên bi navê welatî re em dikarin dewleta netewe bibêjin. Di vir de têgîna diyarker, diyardeya desthilatdariyê ye ku li tevahiya civakê belav bûye. Meşrûîyeta tevahiya dewletê berê bi saziyên wan û kadroyên wan ve bi sînor bû. Bi dewleta netewe ji vî sînorî dibihurin. Cewherê dewleta netewe ew e ku welatî yan jî ferdên dewlet dixwaze wan li gorî berjewendiyê xwe yên îdeolojîk, sazûmanî û ekonomîk çêke, weke ku endamên dewletê yên xwedî heq û wezîfeyan bin, wan bi dewletê vedike. Yek ji mijarên sereke yên dewleta netewe girîngiyê pê dide çêkirina welatiyê. Ji bo vê yekê jî hewt de ji gelek hêmanên weke îdeolojî, siyasî, ekonomî, hiqûqî, çandî, eskerî, dînî, perwerdeyî, cinsî û medyayê sûdê werbigire. Yek, Amûrê herî bi tesîrê îdeolojîk milletgirî ye. Di asta dînekî nû de ye. Milletgirî nirxekî welê yê pîrozîyê bi dewleta netewe dide ku wê weke hebûna xwedê ya li rûyê erdê bi nav dike. Yek ji erk û wezîfeya dînê nû ew e ku divê mirov wer bi dewletê ve bê girêdan, karibe xwe di rêya wê de bide kuştin û wê weke nirxê herî bilind qebûl bike. Du du. Bandora hêz û balkêşiya desthilatdariya siyasî ji bo ferd bike welatî gelekî têbkaranîn. Nexasim partiyên siyasî bi roleke bi vê armancê radibin. Rêya herî kurt ji bo ferd diçe rêzdarî û ewlehiyê ew e ku divê bibêje dewleta min e, Bi vê xwe dikare nêzî desthilatdariyê bike û xwe pê xweş bike. Si sê. Xisleta yekdestiya ekonomîk a dewletê bi şoreşa pîşesaziyê hînê berfireh dibe û ji ber ku yekdestdariya pîşesaziyê gelekî pêş dikeve, hema hema nêviyê civakê li saziyên dewletê weke karker karmend têne bicihkirin. Ev rewş bi serê xwe dike ku beşekî mezin ê civakê ji bo bibe endamê dewleta netewe Ango bibe welatî bikeve nava pêşwaziyê. Zehmet e ku mirov yekdestdarên ji wan re taybet têne gotin ji yekdestdarên dewleta netewe cihê bike. Di navbera herduyan de yekîtiyeke xurt û hevpariyek heye. Zehmet e ku mirov diyar bike yekdestdariya dewletê ji ku dest pê dike û li ku diqede û di nava vê de cihê yekdestdariya taybetî çi ye. Yekdestarên taybet ji nîvî zêdetir karê din dewletê, lê dewlet jî mîna îltîzamên modern derfet û îmkanên bêsînor dide wan û ji wan re hêsan dike. Ji lewra şêweyê welatîkirina ferd a yekdestarên taybet hin caran ji dewletê paşverûtîtir e. Ji ber ku bi bahaneya bêkarhiştinê çawa dixwaze we rê dikare bi hêsanî perwerde bike. Sendîka jî di demên xwe yên dawî de bi awayekî muhafazekar dewleta netewe parastin û ev jî têkiliya xwe bi van bûyeran re heye. Karkertî, bi sosyalîzma pêkhatî re kirin ku bibe milîtanekî dewleta netewe. Çar. Têkiliya welatîbûnê bi hiqûqê re pir berçav e. Her ferdê dixwaze karê xwe bimeşîne, pêdiviya xwe bi nasnameyeke şêniyan heye, Ji xwe nasname bi serê xwe tê maneya welatîbûna dewletê, bi awayekî sembolîk endambûna dewletê îfade dike. Pênc. Serwextbûna li dewlet û desthilatdariyê ku tevahiya dîrokê zindî hatin hiştin, ango rêwresmên wan eşkere ye ku di şêwegirtina welatîbûnê de gelekî bi kêr hatine. Şeş. Di nava malbatê de bav weke nûnerê dewletê tê hizkirin û ev yek jî bandora cinsiyetê nîşan dide. Di nava malê de her mêr li hemberî jinê tê maneya dewletê. Bi vî awayî hizkirinê ji aliyê tevahiya civakê ve jî mirov dikare qebûl bike. Dewleta netewe bi vî awayî hizkirinê hînê zêdetir perwerde kir û hewl dide kirasê wê li gorî xwe bibire. Heft. Saziya eskertiyê yek ji saziyên sereke yên dewletê ye. Di vê saziyê nirxên bingehîn ên dewleta netewe weke nasnameya ferd li mejî û hissên wî têne kolan û niqirandin û ji nû ve tê çêkirin. Her saziya weke vê ya dewletê netewe xwedî heman fonksiyonê ye, lê yek ji wan jî nikare xwe bigîne rola saziya eskertiyê. Heşt, Di pêvajoya dewleta netewe de dîn ji wan amûran e ku miletgiriyê ew herî zêde bi kar anîye û yekser ew kirine dînê dewleta netewe. Ji ber ku dîn hem neteweyî dikin hem jî miletgirî dikin, di dema dewleta netewe de weke saziyeke civakî herî zêde bi cewherê xwe re ne li hev dibe. Beşê civakê yê li derveyî miletgiriya sekuler dimîne bi miletgiriya dînî bi hebûna nû ya xwedayê berê bi zanebûn an jî xweber bi evdîtiya wî re dibe yek û bi awayekî îxaneta xwe ya hundir dike. Şerê dîn û layktiyê ji nêz ve bi vê îxanetê re têkildar e. Neh, Perwerdeya ji dibistana seretayî heta zanîngehê ferd weke welatî amade dike û perwerde saziya herî bi bandor a modernîteyê ye. Bi saziyên eskerî re di vê mijarê de pêşbaziyê dike. Hedefa pêşî ya van saziyan ew e ku welatiyekî ji bo modernîteya kapîtalîst bi awayekî herî ehmeq bigihînin nirxên wê yên bi cihêwazî tevahiya dîrokî, civakî, guherîn û veguherînê de pêk hatine Pêşî di parzûnkê dînî paşê jî di yê miletgiriyê re derbas dikin û dawiyê jî di teşta îdeolojiya fermî de distrên. Sofîtiya di vê mijarê de fersax bi fersax ji skolastîkiya serdema navîn bihuriye. Deh. Ji bo me jî û dilşuştinê, medya amûra herî bihêz a modernîzmê ye. Ev cîhazên behsa wan tê kirin, ji derfetên teknolojiya ragihandinê sûdê werdigirin û ji bo gihandina welatiyê dewleta netewe dixwaze rê xweş dikin. Nexasin pisê seyan seks, spor û sinetê popûler dikin, naveroka wan pûç dikin û ji civakê re wan pêşkêş dikin. Bi vî awayî di çêkirina welatiyê efyonkêş, herî ehmeq û rezîl de Medya bi roleke sereke radibe. Ev rêbaz û amûrên ku em hînê jî bi sernavên sereke dikarin hejmara wan zêde bikin, bi awayekî di ti dema dîrokê de nehatiye dîtin, tîp û şêla welatiyekî gihandine. Hedefa bingehîn a jiyanê erebeyek, malbat, yanî peydakirina pîrek an jî zilamekî û çêkirina çend zarokan, bibe xwediyê xaniyekî ku karibe rojane standard bixwe û vexwe. Maneya civakbûnê ji bo xwestekên ferdî yên besît û rezîl bi hêsayî li aliyekî din tê hiştin. Ji ber ku ji bîr û hafizeya xwe hatiye kirin ji dîrokê jî qut dibe. Ya ji wî wê ye ku dîroke klîşeyên neteweyî yên milletgiriyê ne. Bê felsefeye yan jî ji bilî feyde û sûdên herî biçûk bawer nake ku felsefeyeke bextewariyê hebe. Modern xuya dike, lê nava xwe pûç e, hundirê xwe vala ye. Keriyekî welatiyan yê ji bo armancên herî tarî ango faşîzmê baz bide hatiye amadekirin û ferdê civaka girseyî yan jî ya herî rast ne ferd li naverastê ye. Di çûna ber bi faşîzmê de, derbarê rola vê tîpa welatî de gelek romanên hêja hatine nivisandin. Di vê mijarê de gelek nivîskarên navdar hene. Nexasim ev romanên xwe dispêrin analîza qirkirinê mirov gelekî ji wan hîn dibe. Di demên dawiyê de bi bandora postmodernîzmê rexneyên li welatî hatine kirin jî gelekî kêr hatîne. Di serê astengiya bingehîn a lipêşiya modernîteya demokratîk de welatiyên bi vî rengî yên dewleta netewe û civaka wê ya wan hildiberîne tên. Ji lewra yek ji wezîfeya sereke ya demokratîkbûnê ew e ku vê dewleta netewe û civakê wê ya ferdên neferd diwelidîne ji hev derxîne û şaristaniya demokratîk a ferdên demokrat azad û wekhev ango welatiyên azad bigihîne ava bike. Bi. Pir girîng e ku mirov tekîliya ontolojîk a di navbera faşîzm û dewleta netewe de bibîne. Di mijara faşîzmê de yek ji çewtiya bingehîn ew e ku têkiliya sîstematîk a bi dewleta netewe re yan hîç nabîne, nikare rave bike yan jî wexta hew tê veşartin bi du gotinên nivîsî yên serre serre jê dibihre. Lê ev analîza me ya di asta pêşnûmeyê de jî tê rê kiriye ku xizimtiya bi kok a îdeolojiya rohnîbûnê bi faşîzmê re eşkere deyne holê. Şêweyê bingehîn ê desthilatdariya modernîteya fermî dewleta netewe ye, dînê wê yê nû jî milletgirî ye. Civakên li parzûnkê milletgiriya dewleta netewe hatibin xistin, ew civak in ku amade ne timî faşîzmê hilberînin. Mirov nikare faşîzmê bê dewleta netewe bifikire. Hemin mirov nikare dewleta netewe jî ji yekdestariya ekonomîk a zêde xurtbûyî cihê bifikire. Zehmet nîne ku mirov kok û rîşên faşîzma Hitler di îdeolojiya alman de bibîne. Ji bo burjuwaziya alman re ya bi tenê weke dewleta netewe xurtkirina yekdestariyê bû. Tevahiya sed sala nozdemîn hem di warê îdeolojîk hem jî di warê madî de îdeolog û burjuwaziya alman ji bo vê tîpa dewletê hilberînin gelekî xebitîn û ev yek tevahiya sed sala nozdemîn karê wan ê herî girîng û serketina wan bû. Çîroka wê dirêj e. Ez di wê rewşê de nînim ku behs bikim. Bê guman di vê de para îdeolog û sermayedarên cihû divê biçûk nêdîtin. Li Elmanyayê di navbera cihû û cihûtiyê Miletgiriya alman û faşîzma wê de têkiliyeke diyalektîk bi sedan lêkolînî piştrast kiriye û helwesta me ya teorîk jî ev têkilî ispat kiriye. Modela alman paşê ji tevahiya tevgerên dewleta netewe û miletgiriyan re bûye îlham. Di serî de sosyalîst, qelsiya tevahiya antîfaşîstan ew bû ku nikarîbûn têkiliya sîstematîk a di navbera dewleta netewe, yekdestarî, faşîzmê de bibînin. Ji vê jî wêdetir nekarîbûn pêwendiya ontolojîk a di navbera modernîteya kapîtalîst û faşîzmê de ji hev derxin. C. Mesele yekîtiya Sovyetê û dewleta netewe mijareke din e ku hînê girîng e û li benda çareseriyê ye. Hînê di dema Marx û Engels de, çarçoveya têkoşîna bingehîn a ji bo Çîna karker dewleta netewe ya Alman a navendî hatibû qebûlkirin û ev yek jî maka tevahiya şaşiyan bû. Li Elmanyayê heta nîvê sedsala nozdemîn serhildanên gund û bajaran ên ji bo pêkhatinên konfederatîf ên demokratîk paşver û hatin dîtin û piştgiriya dewleta netewe ya navendî hat kirin ku ev bi xwe di nava fikrên Marx û Engels de cîh dikirin. Di vê mijarê de fikr û rexneyên Bakunin û Kropotkin hînê qîmeta xwe ya aktuel diparêzin. Ev tespîtên Marx û Engels sedema bingehîn in ku Enternasyonala Yekemîn û Duyemîn Weke ber bavê je pêk tên. Bi hevgirtineke objektîv bi burjuwaziya pîşesaza alman re hatî kirin heye. Ji xwe ev xisûs bi awayekî pir eşkere hatiye nivîsîn. Encam di nava dewleta netewe de helîn e. Çîroka sed û pêncî salî ya Marksîzmê çîroka qurbanbûna vê şaşiyê ye. Ezmûna Sovyetê û Çîna roja me ya îro mînak in ku vê piştrast bikin. Rûsya jî hînê negihiştibû salên hezar û neh sed û bîstî rengê demokratîkê Sovyetê bi dayûk bû. Li dawiyê bi tenê rêyek mabû ew jî bi modela dewleta netewe avakirina sosyalîzmê bû. Ji bo vê jî bi tevahî muxalif hatin tasfiyekirin, gundîtiya ku hêza sereke ya demokratîk bû hat tinekirin û rewşenbîr hatin bêdengkirin. Bi vê re ya derket holê sosyalîzma fîrewnan bû. Modernîteya demokratîk ne hatiye hişê mirovan. Ya rastî hatiye astengkirin. Mijara behsa wê tê kirin di demokrasiyê de dîsa bi awayekî beravêtî di salên hezar û neh sed û nodî de ji nû vedikeve rojevê. Ez rast nabînim ku li hemberî faşîzma demê ya Hîtler bibêjim faşîzma Stalîn. Ew du tevgerên cihê ne ku ji çavkaniyên cihê tên. Lê mînaka Yekîtiya Komarên Sovyet a Sosyalîst ezmûneke sosyalîzmê nîne û sosyalîzmeke bingehê xwe li ser şaristaniya demokratîk danayne wê pêk nê û ev ezmûneke dîrokî ye ku vê rastiyeyê bi bandor li pêş çavan radixîne. Mao bi demokrasiyê re mijûl bûye. Rexnekirina Sovyetê girîng e. Şoreşa çandê piştrast dike ku hin tişt rast nameşin. Lê belê ne asta têgihiştina Mao ne jî amûr û rêbazên xwe spartibûnê di wê astê de nebûn ku ji ezmûna Sovyetê û nuqteya Marksgir pê xapiyabûn bibihre. Çîn a îro di vê mijarê de gelek tiştan ravedike. Tevgerên rizgariya neteweyî ku piraniya wan li ser xeta sosyalîzma pêkhatî meşiyan hînê ji serî ve bernameya xwe bi giranî dewleta netewe hesibandine. Ev modelên pêk anîn Bi tenê bi hevkariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê, IMF, Bankaya Cîhanê û yekdestarên kapîtalîst ên sereke li ser piyan man, wexta mirov vê rastiyê li ber çav bigire, divê mirov li rewşa wan a her ku çû antîdemokratîk û muhafazekar bû, matmay nemîne. Mînaka herî xemgîn sosyalîzma Be'sî ya Saddamî bû. Ji bo yên dixwazin fêm bikin mînakeke ku bi buhayê zêre dewleta xweşhal a sosyal demokratan bi tu awayî ji dewleta netewe cihênîne. Dîsa di vê mijarê de sosyal demokratên elman ên ji dinyayê re pêşengiyê dikin bi ekonomîzma xwe bi qasî zirara Hîtler dayî dewleta wan a netewe jê zedetir karê ji welatê xwe re tînin û bi vî awayî hînê cihê xwe yê zehn diparêzin. Lê di berdêla vê de jî tevgera demokratîk a dinyayê dixesînin û dixin yedeka bûrjuwaziya xwe. D. Yek ji encamên xeternak ên ku dewleta netewe rê li ber wan vekir tevgera asîmîlasyon, tasfiye û hilweşandinê ya li ser mîrateya çandî ye ku di dîrokê de bi awayekî nedîtî kiriye. Yek ji xisleta herî zêde dewleta netewe destnîşan dike ew e ku xwe dispêre etnîsîteyeke serdest û bi tevahî etnîsîteyê din Tevî çanda wan a hezar salan, Yek ziman, yek netewe, yek welat û yek dewlet slogana sereke ya Hîtler bû, ti nedihesibîne û bi vê re wan tasfiye, asîmîle dike û hildiweşîne. Di dîrokê de ti hêza îdeolojîk û zordest serî li tevgerên bi vî rengî nedaye û ev yek bi şêweyê pêkhatina dewleta netewe ve têkildar e. Polîtîkayeke çandê ye, bi yekê dest pê dike, yek dişibe ya din, welatî û saziyên yekê dişibin ya din. Ji yek rengî ne, yan bi tevahî ripî reş in, yan jî weke çoleke çîlî spî ne. Xwestine darwînîzmê, ango biyolojîzmê li ser civakê bi cîh bînin. Yek ji gunehê xeternak ê postîzmê kirî jî di vê qadê de ye. Yek ji pîvana beredandinê qebûl dike ku çandên herî bihêz divê çandên din bihelînin. Bê guman wexta ev jî bê kirin, wê beredandina milyon salan a mirov tune bê hesibandin an jî wê bê tune kirin. Di roja me ya îro de her ku diçe çand pûç dibin, heybeta xwe namînin, cazîbeya xwe kêm dibin û îdî îlham nadin. Ev bi tevahî ji ber tevgera dewleta netewe weke bûldozerekê li ser rêwresma çandî dimeşîne pêk tê. Bi hezaran ziman, bi deh hezaran qebîle, eşîr, qewm, mîrateyên arkolojîk, Şêweyên cihê yên jiyanê ango çand hemû bûn qurbanê vê polîtîka yek çandê ya qirkirinê. Diyar jî nîne ku wê ev qirkirina çandê li ku bisekine. Civaka netewe, ferdên netewe û dewleta netewe ya ji yek reng û şêweyî wê ne bi tenê faşîzmê hilberînin, wê jiyanê jî bikin mîna çolê û wê bikin cinawirekî ku timî li hedefeke pê re şer bike bigere. Encam şerê dîn, ziman, etnîsîte û çandên din e ku kes nikare ji navê derkeve. Roja me ya îro bi van şeran diçelqe û tevlî hev dibe. Hîtler destpêka vê çanda şer e û sembola wê ye. Roja me ya îro rastiya vê sembolê di pratîkê de dibîne. Dîsa ji bo yên dixwazin hîn bibin mînaka Iraqê di buhayê zêr de ye û bûyerên li vî welatî diqewimin li ber çavan e. Dewleta netewe tevgereke şera eskerî û siyasî nîne ku mîna di şerê cîhanê yê duyemîn de tenê bi dewlet û çandên derketine pêş re tê bikoşe. Li dijî tevahiya rêwresma civakî dîrokî her pêkhatina nû ya cihê ya hêviyê bide ji bo paşerojê tevgereke şer a girseyî ya civakî ye. Di mantiqê damezrandina dewleta netewe de di hedefa wê ya ekonomîk, civakî û siyasî de yek netewe, yek dewlet, yek ziman û yek welate ye. Ev yekên hene wê timî hebûna xwe bi awayekî yek dewam bikin, caran eşkere, caran veşartî, caran bi awayekî xwînrij, caran jî bi awayekî demogojîk wê li her bereyî weke şerekî manînde dewam bike û ji vê bêtir jî maneyek xwe ya din nîne. E. Dewleta netewe di qada siyasî de jî girîngiyê dide yek tîp û şêweyî. Çawa ku ji nasnameyên neteweyî yên cihê re cih nîne, her wiha ji pêkhatinên siyasî yên cihê re cih tine ye. Mebest ji dewleta navendî, bi gotineke din mabest ji dewleta weke avahiya unîter tê binavkirin ew e ku yek ji şertê bingehîn ê demokratîkbûnê li ser hîmê cihêwaziyên xwe meşandina siyasetê bê derfet û îmkan dike. ji ber ku vê yekê ji bo yekparebûna dewletê tehlûke dibîne. Di asta herî nizim de qebûlkirina erkan ji bo rêveberiyên xwecihî di vê çarçoveyê de bi şik û gûman dimîne. Burokrasiya navendî hêza wê ya sereke û qurmê wê pêkîn e. Dewleta netewe ew dewlet e ku ji aliyê burokrasiya modern ve hatiye afirandin. Tevahiya civakê di qefesa jicaxên hesinî de di bin çavan de digire. Di mijara partî û civakên sivîl de şertê wê yê bingehîn ew e ku divê tevgerên wan bi polîtîkayên dewletê re wekhev bin. Ji lewra di çarçoveya pîvana demokrasiya pluralîzmê de ku dest jê nabe, pêşketina rêxistiniyên cihê yên ekonomîk, çandî, civakî û siyasî timî tehlûke dibîne û di bin çavan de digre dişopîne. Rê nade ku bibin alternatîf û bi vî awayî derfet û îmkanê nade ku di rêveberiyê de cih bigirin. Dewleta netewe ji ber xisleta xwe ya pêkhatinê li dijî pluralîzmê siyasî ye û ji ber vê yekê antîdemokratîk e. Di çarçoveya dewleta netewe de têgihiştinên demokrasî û sosyalîzmê ango sosyalîzma pêkhatî û yên din bi ti awayî pêşneketina wan û tasfiyebûna wan me berê diyar kiribû ku yan ji ber parastina wan a dewleta netewe yan jî ji radestbûna wan a dewleta netewe ye. Eger dewleta netewe û demokrasî weke du avahiyên cihê bi awayekî bi pîvan li hev bikin Mirov dikare behsa avahiyeke li demokrasiyê vekirî bike. F. Dewleta netewe ne bi tenê yek tîp ferd diafirîne, di tevahiya yekparebûna civakê de jî yek tîp dinyayeke his û zîhniyetê empoze dike. Bi vî awayî desthilatdariya xwe hem li di tevahiya civakê belav dike hem jî civaka tek tîp û civaka dewleta netewe diafirîne. Hedefa wê avakirina civakeke korporatîfe Ango modela civaka faşîzmê ye. Divê mirov desthilatdarbûna civakê şaş fêm neke. Berevacîya wê rast e. Dewleta netewe sazî û kesayetên xwe yên sîxur di tevahiya çaviyên civakê de bi cîh dike û bi vî awayî hewl dide bi berfirehî û kûrahî desthilatdariya xwe xurt û zêde bike. Civaka weke keriyan tê ajotin bi vê rêbazê tê çêkirin. Ango belavbûn û bicihbûna desthilatdariyê li civakê tê wê maneyê ku li dijî tevahiya civakê şer tê îlan kirin. Naxwe nayê wê maneyê ku civak bi xwe dibe desthilatdar. Fakult bi xwe girîngî bi vê mijarê dide. Mêrtiya li ser pîreka xwe serwer weke saziyeke sîxurtiyê bi vê rolê radibe. Civaka cinsiyetgir bi polîtîkayên seksê weke nexweşiyeke weba û vedigre li tevahiya civakê belav dibe û bi civakê re şer dike. Nexasim jin bi awayekî hûr û kûr tê kolekirin. Wexta ku yeqîn dike mêrbûyîn azadî ye wê wextê jintî têkçûye. Hem jî têkçûneke hûr û kûr. Di civakê de fonksiyona huner û sporê êdî di xizmeta dewletê de ye û sasiyeke sîxur e ku bi civakê re şerekî dijwar dimeşîne. Nexasim bernameyên spor û çandê yên popûler bi vê armancê bi awayekî berfireh têne bikaranîn. Sermayedarên global bi zanîn qadên seks, spor û sinetê pûç kirine we û bi awayekî bi tesîr kirine saziyên civakê yên sîxur û bi vî awayî di demên dawiyê de kirin ku qadên behsa wan tê kirin li hemberî civakê bin tevgerên şer ên bi bandor û bi tesîr. Em wexta vê nirxandinê dikin, bê guman em çalakiyên cinsî, sportîf û hunerî bi hebûna wan a cewherî mehkûm nakin. Bereva jî qadên em li ser disekinin divê ji bo bexteweriya civakê di çarçoweyeke berfireh de li ser hîmekî etîk di xizmeta civakê de bêne bikaranîn û ev yek jî ji wezîfeyên bingehîn ê şaristaniya demokratîk e. Spor ji bo civakeke bi sihet amûrek e lê di çarçoweya dewleta netewe de kirine amûrê şan û şerefa dewletê. Mîna ku di şer de bin, spor bi tenê kirine amûrekî şerê desthilatdariyê yê serketin û binketinê. Ne xasim spora futbolê ji bo dewletên netewe weke yekdestdariya desthilatdariyê tê bikaranîn. Spor hem veguherandine dewleta netewe hem jî li dijî civakê wergerandine qadeke şer a bi tesîr. Hem dewlet hem yekdestdarên taybet hunerê di warê civakî de weke qadeke duyemîn a şer dibînin. Ne xasim çanda popê û çanda erebeskê di esîrgirtina çanda şabûnê ya civakê de bi roleke bandor radibin. Mîna ku artêşeke staran civakê gulebaran dike, hunerê klasîk bêqîmet dikin, çanda gel populîze dikin û bi vê yekê wê ji fonksiyona wê ya esas a hezarê salan dûr dikin û di tinekirina xwe bi xwe de wê dikin amûrekî bi roleke berovajî radibe. Seks an jî seksualîte bi qasî ku di ti dema dîrokê de nehatiye dîtin kirine objeyeke bi civakê re şer dike. Ti amûr bi qasî seksualîteyê nikare di şer de li ser civakê bi tesîr bibe. Ez hêvî dikim ku vê mijarê di sosyolojiya azadî û kaosê de bi berfirehî guftûgo bikim, lê ez niha bi tenê dixwazim di nava kevanekê de têbîniyekê deynim û bibêjim, Ji bo her zilamî çalakiya cinsî veguherandine çalakiyeke desthilatdariyê. Çalakiya cinsî ji fonksiyona wê ya biyolojîk a ji bo dewamkirina cins dûr xistine yan jî berevajî kirine û di qada civakî û siyasî de veguherandine fonksiyona belavbûn û zêdebûna bêsînor a serweriya desthilatdariya mêr. Çalakiya cinsî veguherandine çalakiya desthilatdariyê. Di tevahiya şêweyên têkiliyên cinsî yên homo û hetero û her wekî din de, têkiliya desthilatdariyê bi roleke diyarker radibe. Tevî ku bi awayekî berfireh bingehê xwe yê dîrokê heye jî, di ti şêweyê dewlet û civakan de bi qasî dewleta netewe û civaka wê bi awayekî sîstematîzekirî pir belav û bi armanca desthilatdariyê bi kûrahî û berfireh zêde nehatiye bicîhanîn. Dewleta netewe bi polîtîkayên seksualîteyê yên hem li hundir hem jî li derveyî malbatê bi temamî dibe sedema ji rêderketineke desthilatdariyê. Jin xweweke metayeke seksê Mêr jî xwe dike amûrekî desthilatdariya cinsî û bi vî awayî hem xwe hem jî civakê dixin nava buhraneke exlaqî û dikin qurbanê şerê desthilatdariyê. Medya di van sê qadan de jî amûrê herî bi bandor ê şer e. Bi qasî medya di bin destê yekdestdaran de ti amûr di şerê li hemberî civakê de bi roleke hilweşîne ranebûye. Bê guman wexta ji aliyê şaristaniya demokratîk ve jî were bikaranîn, wê weke amûrekî pir bi tesîrê demokratîkbûnê bi rola xwe rabe. Dewleta netewe polîtîkayên xwe yên nexweşxane û girtîxaneyan jî bi hostayî datîne û ji bo bi hezkirina desthilatdariya xwe ya hundir û esîrkirina civakê di roleke bi tesîr de wan bi kar tîne. Kesên ketibin ser rêya nexweşxane û girtîxaneyan li hemberî desthilatdariyê ji aliyê madî û manevî ve bi rewşeke welê re rû bi rû ne ku dikarin gelek nirxê xwe ji dest bidin. Wexta ku dewleta netewe heta bi rehên zîro desthilatdariya xwe ferz dike, ya rastî îdî bi vê li xwe mikurtê ku gihiştiye dawiya dawiyê. Desthilatdariya giştî ya vê astê rê li pêşiyê tine wê êdî li bin guhê erdê bikeve. Ya hewcedarî pê heye ew e ku divê mirov têgihiştina şaristaniya demokratîk a demokratîkbûnê rêxistin û çalakiyê li tevahiya yekparebûna civakê ango tevahiya qadên wê belav bike bicîhbîne. G. Dewleta netewe ya esas xwe dispêre çîna navîn. Ya navîn diqehîmê çînayetiya xwe. Her çiqas bi awayekî din ji aliyê teorîk ve pêşketina wê mimkun be jî, di pratîkê de pêk nayê. Dewleta netewe xwedayê modern ê Çîna navîne. Dixweste ku zîhniyeta xwe de timî xeyal dike ku wê rojekê bigihîje vî xwedayî û bijî. Bêguman wexta vê dike, wezîfe û berjewendiyên xwe jî tedarik dike. Çawa ku di serdema berê de civakê bi rûyê rastî yê Xwedaya nizanîbû û ji wan re îbadet dikir, çîna navîn a modern a rojnameya îro jî ya rastî Xwedayê xwe ango modernîteya kapîtalîst nas nake. Lê hay jî heye ku ji bilî wî ti rêyeke din li pêşiyê tine ye. Di nava bûrokrasîya wê de yan jî di nava yekdestdarên wê de wezîfegirtin tê maneya rizgarbûnê. Civakê bi tevahî ji xwe dihesibîne. Çîneke gelekî egoîst e. Lîberal jî Çîna navîn weke yek ji şertê bingehînê demokrasiyê dihesibînin. Lê belê berevacî wê rast e. Çînên navîn ne demokrasî, mîna kewareke faşîzmê ne ku lê alavên xwe tê de de ser hev. Çawa ku têkiliya faşîzm û dewleta netewe ji rengê avabûnê ye, têkiliya faşîzm û Çîna navîn jî ji rengê avabûnê ango strukturel e. Şêweya avabûnê yê têkiliya faşîzmê bi yekdestdariya kapîtalîzmê re vî hukmê derbarê Çîna Navîn de naguherîne. Hebûna îstîsnayan bi tenê meyla esas piştrast dike. Wexta ku demokrasiya lîberal a esas xwe dispêre Çîna Navîn, di lîstika herî mezin a demokrasiyê de li hemberî hêzên demokratîk bi ser dikeve û armanca wê ew e ku demokrasiyê pûç û nava wê vala bike. Burjuwaziya lîberal, demokratên lîberal di rewşa pêşketinên bihêz ên demokratîk de dikarin weke baskekî çepgir bi awayekî erênî rabin. Ya divê haya mirov jê hebe ji rêderketina çînan avîne. Li dijî têkoşîna civakê ya demokratîkbûyînê, kapîtalîzm di warê bikaranîna çînan avîn de têra xwe bûye xwedî tecrûbe û ezmûn. Tawîzan di xeyalan hişyar dike û bi vî awayî timî zemînê jêr ê civakê ditirsîne û bi vî awayî polîtîka hundir dimeşîne. Di vê çarçoveyê de dewleta netewe şerê dijwar î Çîna navîne. Dîsa di çarçoya heman maneyê de dewleta netewe îlahê şer ê Çîna navîne. Wer fêm dike, wer xeyal dike, wer jê re îbadetê dike. Li hemberî vî xwedayî û şerê wî yê zêde kiriye, hêzên demokratîk jî neçar in çalakî û zîhniyeta xwe biafirînin, wekî din jî ti rêya wan nîne. Li hemberî vî xwedayî rêya bi tenê ya mirov karibe pê de biçe ew e ku divê jiyana azad xwe bike rê û alternatîfa bi tenê ya pîroz he. Wexta ku em dewleta netewe digirin dest û li ser radiwestin, wê gelekî bi kêr bê û merohnî bike ku em modelên wê yên cihê yên di nava wê de nas bikin û em wê bi hin şêweyên dewletan re bidin ber hev. Gelekî girîng e ku mirov weke sazî û têgîn dewleta netewe bi cumhuriyetê re yek negire. Her cumhuriyet dewleta netewe nîne û heta qiraliyet jî dikarin bibin dewleta netewe. Ji cumhuriyetan hin dikarin veguherin dewleta netewe. Cumhuriyet zêdetir li demokrasiyê vekirî ye. Têkiliyên wê bi civakê re bi şêwazê dewleta netewe nîn in. Ji yekdestdaran zêdetir dûr disekine. Cumhuriyet rejîmeke hevgirtin û lihevkirinê ye lê rejîma dewleta netewe yekalî xwe li ser civakê ferz dike û çawa bixwaze dewletê welê li hev çêdike. Rejîma Cumhuriyetê di warên îtîfaqên xwe û tewazuna civakê de hay ji xwe heye û guh dide wan. Lê rejîma dewleta netewe her cure îtîfaq û tewazinê hildiweşîne, yekbûnê ferz dike û otorîteya navendî her xurt dike. Têgihiştin û nirxên cihê yên siyasî, civakî û ekonomîk û çandî dike hedefa xwe û hew dide wan bihelîne. Cumhuriyet dikare parve bike. Gelek fikrên cihê, çand, etnîsîte, pêkhatinên siyasî, rêveberiyên xwecî û herêmî dikarin di bin banê cumhuriyet û komarê de cih bibînin, Lê dewleta netewe weke pêkhatin û zîhniyetê li dijî van şêwe û rengên cihê û yekparebûnê ne. Di modelgirtina dewleta netewe de bêtir behsa sê mînakan tê kirin. Mînaka Fransayê modela pêşiya dewleta netewe ye. Dewleta netewe li Fransayê ji dayik bûye. Afirîner û xwedayê wê Napolyon e. Nasnameya siyasî esas digire. Qada siyasî û hiqûqî aktualîze dike Û ji bo ber bi faşîzmeke tîpa Elman ve neçe, zêdetir xwedî helwesteke kevneşopiyê ye. Di warê etnîsîte û nijada serdest de zêde çavnebar nîne. Her kesê çand û zimanê fransî parve dike, dikare di nava dewleta netewe ya Fransayê de cîh bigire. Tirkan ji vê modelê îlham girtiye. Li dinyayê yên dane ser vê rêyê hene. Modela Alman çandê esas digire. Çanda xweserî neteweya Alman hem şertê welatîbûnê û hem jî yê dewleta netewe ye. Dewleta netewe ya Alman ji ber ku li ser vî hîmî mezin dibe, zêdetir meyîldariya wê ber bi faşîzmê ve heye. Bandora xwe li dinyayê kiriye. Tirk jî ji vê pratîkê bi tesîr bûne. Alman ji vê modelê dibihrin. Mînaka Îngilîz nermtirê wan e. Îngilîz ne weke Fransîyan li pê yekîtiya siyasî diçin ne jî weke Elmanan yekîtiya çandî esas digirin. Di warê dewleta netewe de mînakek welê pêşkêş dikin ku zêdetir li pêkhatinên siyasî û çandî vekiriye. I. Ji bo mirov karibe pêşketin û veguherîna dewleta netewe fêm bike, girîng e ku ji aliyê zeman ve bigire dest û li ser raweste. Me gelek caran destnîşan kir ku forma dewletê ya bingehîn a modernîteya kapîtalîst e û ji lewra mirov wê di nava rêveçûna dîrokê de negire dest, nikare rola wê bi temamî fêm bike. Hollanda û Îngilîstan ji bo armancên Spanya û Fransayê yên împaratoriyê bişkînin li dewletên hînê bi tesîr geriyane û vê lêgerînê jî bi xwe re tîpa dewleta netewe xistiye rojevê. Hem ji aliyê siyasî û malî ve hem jî nexasim ji aliyê jinû ve avakirina artêşê ve li hemberî avahiya berê ya eskerî û siyasî serdestiya wê zêdetir hat piştrastkirin. Berê pêşî di warê deryayê de serdestî bi dest xistin. Di dawiya sedsala şazdemîn de serdestî ango hegemonya li deryayan ket destê Hollanda û Ingilistanê. Di serê salê hezar û heft sedî de li Spanyayê bi Fransayê re di şerên xanedaniyê de serdestiya xwe piştrast kirin. Lê belê Fransa û Awisturyayê armancê xwe yên di derbarê împaratoriyê de bi ti awayî nediterikandin û vê yekê zirareke mezin li wan kir. Şensê xwe yê ji bo bin dewleta netewe ji dest dan. Her wiha ji aliyê malî ve pêkhatinên dewletê bi berdêlên giran li ser wan rûdiniştin. Hollanda û Ingilistanê li hemberî xwestek û armancên ji bo împaratoriyê destek dan avakirina dewleta netewe. Nexasim polîtîkayeke gelekî bandor bû ku dewleta Prûsyayê weke dewleteke netewe ya xurt derxistin pêşberî Awusturya û Fransayê. Polîtîkayeke din a bandor ew bû ku muxalifên Ewrûpayê hemû di vê navberê de yên li ser şopa dewleta netewe timî palpiştiya wan kirin û bi vî awayî hevrikên xwe hilhilandin bêtaqet kirin Ji ber ku hema hema bêîmkan bû ku bi dewletên netewe karî bûna. Peymana Westfalyayê encama van bûyeran bû. Ewropaya dewleta netewe li hemberî Ewropaya împaratoriyê zemînê xwe berfireh dikir û serdestî bi dest dixist. Di şoreşa Fransayê de armanca Ingilistanê ew bû ku qiralê pê re li hev nedihat bixîne û dîsa muxalifan bixe rojevê. Destek dan her kesê bi qiral re nakokiya wî hebû. Bi awayekî din mirov dikare bibêje ku şoreş di çarçoveya din de bi temamî nebe jî komployeke Îngilistanê bû. Lê qiraltiyê paşê bi Cumhuriyet û Napolyon hesabên di derbarê derbasbûna dewleta netewe de xira kirin. Îngilistan ji Napolyon hema hema xilas bû. Her wiha polîtîka Prûsyayê jî diyar bû bi heman encamê re rûbirû bû. Em mînakeke dişibe ya Napolyon davakirina Komara Tirkiyê de dibînin. Wexta ku Ingilistanê li hemberî îtihadiyên elmangir destek da muxalifên alîgirê îngilîzan hema mînaka Napolyon xwe dubare bike, Mustafa Kemal Paşa karîbû xwe ji navê derxe. Hem alîgirên elmanan hem jî alîgirên îngilîzan bi bin ketin. Gelek ezmûn û tecrûbeyên Ingilistanê yên behman rengî hene. Divê mirov van ezmûneyan hûr û kûr lê bikole. Her wiha divê mirov ji bîr neke ku bi masonan polîtîkayên xwe dimeşîne. Di çarçoveya Ewrûpayê de di sala hezar û heşt sed û şêst û yek de li Îtalyayê û di sala hezar û heşt sed û heftê yek de bi Yekîtiya Neteweyî ya Elmanyayê re bi hilatina van her du dewletên neteweyî serketina dewleta netewe misoger bû. Vê carî jî şerê hegemonyayê ket navbera Îngilstan û Elmanyayê. Salên di navbera hezar û heşt sed û heftê û hezar û neh sed û çardan de ango çil û pênc salan her du alî li îtîfaq û hevgirtinê geriyan. Şerê Cîhanê Yekemîn derbên mezin li armancên hegemonîk ên Elmanyayê xistin. Şerê Cîhanê yê Duyemîn mîna şerekî tolhildanê bû. Encam bi awayekî dil û kezebşewitî hilweşîna dewleta netewe ya Elmanyayê bû. Rûsyayê bi şoreşa cotmehê di sala hezar û neh sed û hevdan de xwest valatiya hegemonyayê ya Almanyayê dagire. Ji ber vê yekê Sovyet bi lez veguherandin dewleta netewe. Lê belê hevgirtina Ingilistana xwedî ezmûn bi dewletên Yekbûyêr Amerîkayê re xwestekên Rûsyayê yên hegemonyayê mîna yên Fransa û Almanyayê pûç kirin. Bi awayekî fermî ji hevdeketina Sovyetê di sala hezar û neh sed û heştê û nihan de dihat wê maneyê ku Sovyetê dev ji îdaya hegemonyayê berda. Hegemonya Îngilîstanê ya sê sed salî bi salên hezar û neh sed û çil û pênc an re di berdêla bibe hevgirtiyekî biçûkê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê de ev hegemonyadariya xwe dewr kir. Sovyetê li dijî hegemonyadariya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê tevgerên rizgariya neteweyî destek kir û ev polîtîka encama Şerê Sar ê di navbera salên hezar û neh sed û çil û neh hezar û neh sed û heştê û nihan de bû. Şerê sar ê di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Komarên Sosyalîst yên Sovyetê de ji bo dewletên netewe serdemeke zêrîn bû. Tengezariya di navbera wan de kir ku gelek dewletên netewe peyde bibin. Pêvajoya dewletên netewe di sala hezar û neh sed û çardan de li Ewrûpayê û di serê salên hezar û neh sed û hefteyî de jî li gelemperiya dinyayê temam bû. Şerê Cîhanê yê Duyemîn krîza pêşî û cidî ya dewletên netewe yên Ewrûpayê bû. Yekîtiya Ewropayê weke berhema vê krîzê derket holê. Mijara divê bê rohnîkirin ew e ka modernîteya kapîtalîst çima dewleta netewe weke model pêş de biriye. Tevahiya vegotinên me ji bo ravekirina van sedeman bû û em dikarin lê zêde bikin û bibêjin, Vê modelê bi hêsanî firsenda pêşketinê nedida şêwazên mîna împaratoriyê. Eger împaratorî bi ser keta, dibe ku şansê yekdestdarên kapîtalîst weke serdemên navîn bûna. Ji ber vê sedemê Ziravê xwe kirin devê xwe û li dijî çar armancê mezin ê împaratoriyê li ber xwe dan. Spanya di navbera salên hezar û pênc sedî û hezar û şeş sedî de, Fransa di navbera salên hezar û şeş sed, hezar û heşt sed û hefteyî de, Almanya di navbera salên hezar û heşt sed û heftê û hezar û neh sed û çil û pêncî de û Rûsya jî di navbera salên hezar û neh sed û çil û pênc û hezar û neh sed û nodî de bi armanc û daxwaza împaratoriyê rabûn lê bi polîtîkayên dewleta netewe hatin pûçkirin. Divê mirov împaratoriyên Osmanî û Awsturyayê jî li van zêde bike. Her çiqasî navê burjuwaya neteweyî hêjayî dewletên neteweyî bê dîtin jî, rastiya xwe ya dike ew e ku dewleta netewe berhema yekdestarên kapîtalîst e yên ku bi pey sîstemeke dinyayê ya navneteweyî ketine. Mînaka Tirkiye ku xwe neteweparêzeke hişk dihesibîne jî bi erêkirina Ingilistanê û hevgirtina Dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê hat meşandin. Bêyî sîstema kapîtalîst a navneteweyî pêşketin û hilatina dewleta netewe mimkun nîne. Dewletên netewe yên Sovyet û Çînê jî di nava vê de ne. Di damezrandin û li ser piyan mayîna wê de yek ji sedemên sereke ew e ku bersiva herî baş a polîtîk garantiya karê ya sermayeyê din. Kengî ev xisletên xwe ji dest dan, hingî hêdî hêdî hatin veguherandin û hew dan hebûna xwe pêşî di bin hegemonya Îngilistanê de û paşê jî di bin ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê de dewam bikin. Bê polîtîka sîstema dinyayê ango modernîteya kapîtalîst û hegemonyadariya wê ti dewleta netewe nikare demeke dirêj li ser piyan bimîne. Ji ber ku ev bi mantiqê sîstemê re li hev nake. Ya pê re li hev neke jî yan wê pir bi zehmetî bijî yan jî wê hilweşe. Yek ji mînakan ku vegotina me piştrast dike ew e ku Sovyet û Çîn bi xwe jî ji bo karibin li ser piyan bimînin hewcedar bûn bi dewletên yekbû yên Amerîkayê re li hev bikin. Di vê rewşê de em dikarin dawiya trajîk a Saddam Hussein jî baş fêm bikin. Sîstem nas nekir an nexwest nas bike. Ji bo li ser piyan bimana bi tenê şansekî wî hebû. Ew jî diviya bû Iraq veguherandana sîstemeke berfireh a demokratîk. Ji ber baweriya xwe ya xurt a bi xwedayê dewleta netewe ev şansa xwe bi kar neanî. Wexta li ber sêdarê bû û Qur'ana gotinên xwedayê berê tê de nivisandî di destê xwe de digirt, bi awayekî xemgînane eşkere bûbû ku li hemberî xwedayê nû yê sîstemê xwedayê wî yê berê di hewara wî de nedihat û hêza xwedayê wî têrê nedikir wî rizgar bike. Lê xwedayê sîstemê jî ango Levîathan di nava çireva Iraqê de têra xwe diperpite. Li tevahiya cografya Rojhilata Naverast di rewşeke zehmet de ye. Ewropa ji xwe re li xwedayekî nû digere. Heye ku ji xwe re xwedayekî hînê aştîxwaz û hiqûqparêz ava bike. Ewropayê di tevahiya dîroka xwe ya dewleta netewe û netewebûyînê ya çarsid salî de gelek şerên xeternak dîtin û di serî de şerê herî dawî şerê cîhanê yê duyemîn weke nerazîbûna ji tevahiya şerên dîtine hewl dide Yekîtiya Ewropayê pêş de be. Aliyên gelî texrîbker ên dewleta netewe ku derketin holê bi rêbazên berridandinê li ser hîmê welatîbûneke nû ya Ewropayê di qada ekonomîk, civakî, siyasî û dîrokî de bi sazî, bawerî û fikrên nû hewl dide li pey xwe bihêle. Ev bi awayekî helwesta rexnelxwegirtinê ye. Ev pêvajoyek e ku divê mirov bi baldarî bişopîne û nikare ji destpêkê ve pêşbîniya wê bike ka wê çawa bi encam bibe. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê li Iraqê helwesta xwe ya li dijî dewleta netewe ya bi kêra wî nedihat bi awayekî hişk nîşan da. Saddam ê mîna Luîzê Şazdemîn ê şaristaniya dewleta netewe û rejîma wî xira kir. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê dibe ku bi şêwazê xwe yê federatîf li şûna dewleta netewe Iraqê ji nû ve ava bike. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di navbera hegemonya û împaratoriyê de asê bûye û ev yek jî piştrast dike ku di pêvajoyeke zehmet re derbas dibe. Îdarekirina dewletên netewe bi hegemonyayeke lawa zehmet e. Mînak têkiliyê wê yên bi Tirkiye re vê piştrast dikin. Heye ku weke împaratorî tecrîd bibe. Hilweşîna Romayê nehatiye jibîrkirin. Lê ji ber ku ji bilî wê hêzeke din nîne xwe li împaratoriyê biceribîne, ev jî şansê wê zêde dike. Her tişt tunebûna rêyekê nîşan din. Bi hegemoniya dewleta netewe ya klasîk dikarîbû heta serê sedsala bîst û yekemîn bi zor û zehmetî hebûna xwe dewam bike. Yekîtiya Ewrûpayê gaveke pêşî ye. Lê gaveke ku hînê tê avêtin, hînê pêk tê. Siberoja wê diyar nîne. Sîstema neteweyên yekbûyî mîna neynika dewleta netewe be, tengavbûn û asêbûnê nîşan de. Ne cihê çareserkirina pirsgirêkan e, mîna ku cihê mezinkirina wan be. Nayê texmînkirin ku yekîtiyên din ên herêmî û parzemînî dewleta netewe ya bûye asteng li dawiyê bihêlin, lewma derfet û îmkanên çareseriyê hema bêjin xuya nakin. Dewleta netewe hem ji bo pirsgirêkên hundir û hem jî ji bo yên derve Êdî ji mêj ve modeleke çareseriyê nîne. Di dema damezrandina xwe de li dijî dagirkerî û danehevên pêşî yên sermayeyê modelên li cih bûn. Tevî vê jî di roja me ya îro de bi sedan mînakan derketiye holê ku hem pirsgirêkên siyasî, femînîstîk, hawîrdor, etnîk, çandî, dîrokî û civakî yên di hundir de ditepisînin ji nû ve serî radikin, hem jî modeleke welêne ku li hemberî pirsgirêkên navneteweyî bi rola asêkirinê radibin. Ji vî aliyî ve pirsgirêka Îsraîl û Filistînê gelek ders hene bêne girtin. Ji vî aliyî ve ji pirsgirêka Îsraîl û Filistînê gelek ders hene bêne girtin. Her du jî bi modela dewleta netewe ya hişk ve girêdayîn e. Ji bo çareserkirina pirsgirêka Qudsê yan divê bajêr parçe parçe bikin an jî divê heta dawiyê bi hev re şer bikin û hev du tune bikin. Ji vê mînakê çêtir mînak nîne ku aliyê kor û çareserneker ê sîstemê nîşan bide. Ji xwe rewşa wê ya li Iraq, Afganistan û Libnanê li ber çavan e. Heye ku di dorê de Îran û yên din hebin. Ji ber ku ne adil û însanî, ne jî siyasî û demokratîk e, roj bi roj derdikeve holê ku şansê vê modelê tune ye. Dewleta netewe di salên hezar û neh sed û hefteyî de bi qasî ku mezin bibe mezin bû û ne xasim kengî yekîtiya komarên sosyalîst ên Sovyetê ji hev bela bûn, ket krîzeke kûr. Krîza wê û ji ber ku bersiv neda pirsgirêkên sîstemê û dîsa ji ber ku her çû li pêşiya sîstemê bû kelem, li cem yekdestariya kapîtalîst qîmeta xwe ya berê nema. Modela Yekîtiya Ewropayê ji bo krîz bi berdandinê ango qonax bi qonax li dawiyê bimîne zêde hêviyê nade. Ev yek bi krîza giştî ya global a modernîteya kapîtalîst têkildar e. Rojhilata Naverast ew qad e ku rewşa bi krîz lê werdigere kaosê. Ya diqewime bi qasî şerê cîhanê yê sêyemîn heye. Yekîtiyeke Ewropayê ya duduyan û projeya Rojhilata Naverast a Mezin li gorî rastiya herêmê di wê rewşê de nînin ku bersivê bidin û bibin çare. Heye ku rewşa kaosê dirêj bajo. Dibe ku sîstem bi kirasekî sexte yê demokrasiyê dewleta netewe ji nû ve li herêmê ava bike. Hêzên demokratîxwaz, azadîxwaz û wekevîtîxwaz bi pêşdebirina şaristaniya demokratîk Dikarim bersivê bidim vê yekê û ev bersiveke li cih e. Ez ê di parêznameya xwe ya bi navê Li Rojhilata Naverast Çanda Demokratîk û li Kurdistanê Çareseriya Medeniyeta Demokratîk de hewl bidim projeya Konfederasyona Demokratîk a Herêmê guftûgo bikim. J. Eger mirov dewleta netewe weke paradîgmayeke pir bi kok, aliyê wê yê epîstemolojîk, guftûgo neke wê gelekî kêm bimîne. Binavkirinên heta niha nîşan didin ku dewleta netewe ji dewletekê wêdetir xwe dispêre paradîgmayeke gelekî cihê. Xebatên Thomas Kuhn di derbarê epîstemolojiyê de girîngiya paradîgmayê nîşan didin. Xisûsa di vê mijarê de dixwazim di derbarê paradîgmayê de bibêjim hêza mezin a dewleta netewe derbarê berevacîkirinê de ye. Kesekî di nava rewşa civakî ya dewleta netewe de gihiştibe, wê nêrîna wî ya zanistî li rastiyan ji sedî nod dijber be. Sedema vê yekê ya bingehîn ew e ku paradîgmaya dewletgir a neteweyî di şêweyê xwe yê avakirina welatiyan û xweberdana tevahiya çaviyên civakê de têgihiştina xwe ya dîrok û civakê serwer û ava dike. Ne maze di pêkanîna dîroka netewe û dewletê de ku di zik hev de vê yekê dike, Çawa ku awirê giştî yê li dîrokê înkar dike, dîroka civak, dewlet û neteweyên din jî bi piranî înkar dike yan jî berevacî dike û ji bo pêkanîna dîroka xwe bi kar tîne. Welatiyekî ji vê paradîgmayê ne bihûre, nikare bibe zanyar, ango ne mimkûn nebe jî nikare xebatên zanistiyê bike, eger bike jî wê berevacî be û ji bo şîroveyên manedar bike wê nikare bibe xwedî hêz. Ya yekemîn fanatîk e, Di çarçoveya dewleta netewe de li her tiştî dinêre. Bi tevahî diyar de di şablona wî ya miletgir de bi cih nebin manedar nabin. Ji xwe îmkan nîne ku civaknasiyê fêm bike. Perspektîfa şoven a netewe îhtimala bi destxistina zanistê kêm dike û bi tenê wexta dikeve çarçoveya wê dikare fêm bike. Ti diyar de têkilî û bûyera naxwaze nikare ji berkirina wî xira bike. Texrîbata milletgiriyê weke dîm bi temamî di vê noqteyê de derdikeve pêşiya me. Tiştekî ji milletgiriya wê re xizmetê neke bi ti awayî jê re manedar nîne. Eleqeya xwe jê re nîne. Rewşa wê ya derûnî û zihnî lê girtiye. Lewma rastiyên civakî yên li derveyî diyardeyên dewleta netewe îfade bikin weke dijberê wê xuya dikin. Ji ber vê her tişt ê di qada rastiya civakî de divê bi berçavkên dewletgiriya netewe xuya bikin. Ev berçavka hespan be jî wisa ye. Ev berçav nikare li objektivîzma felsefî û dîrokî bifikire. Di wê rewşê de nîne ku li zanistê jî serwext bibe, hişkbûna zihn jî bi serê xwe astenge. Li derveyî civaka dewleta netewe nikare civakê din bifikire. Di vê mijarê de hişkbûyîn yan çavdêriya objektîv berevajî dike yan jî ber bi nêrîneke bêeleqe vedibe. Ji ber ku ji dîndarê herî muhafazekar zêdetir bi paradîgmaya herî muhafazekar li yê din dinere, yan wî nabîne yan jî weke dijmin lê dinere. Cihana dewleta netewe ji ber vê sedemê timî şer diafirîne. Heye ku mînaka Hîtler di vî warî de mînakeke balkêş be. Yan Ewropa û dinya wê weke ew dibîne bibe yan jî wê nebe, tine bibe. Zehmet nîne ku mirov îspat bike ev paradîgma çawa vediguhere şîdetê. Şerên dînî jî eşkere ye ku bi paradîgmayên cuda re têkildar in. Şerên çavkaniya xwe milletgirî ne, gelekî zêdebûna wan bi paradîgmaya wan, bi nêrîna bingehîn a dewleta netewe serwerkirî re têkildar e. Mirov zanist û agahiyê rast fêm neke, ev yekê bi awayekî pir xwezayî rê veke ku mirov bibe xwedî agahiyên şaş û çewt. Ev yek jî wê bi xwe re biryar û bi cîanînên şaş bîne. Kîjan zanyarê hûr û kûr xwediyê nêrîna dewleta netewe be, di serî de civaknasî, mirov nikare li bendê be ew bibe xwediyê wê hêzê ku karibe şîroveyeke manedar bike. Ev zîhniyeta ku hewl dide her tiştî bi ez îfade bike, dibêje sînorê min, civaka min, welatê min û di her tiştî de ez, bi vî awayî di nava egoîzmê de ango di nava ez-eziyeke mezin de noq dibe, xwe dinepixîne û mezin dike. Ji lewra em dikarin fêm bikin ku ji vê kesayetê ti biryar, têkilî û hêza çalakî ya tekûz çênabe. Ji ber ku dewlet û civaka wî bi aso û dîroka wî re bi xwestek û berjewendiyên wî re dibin yek, di warên neteweyî û navneteweyî de hêviya aştî û piştgiriyê jê nayê kirin. Me hewl da vê paradîgmayê weke pêşnûmeyeke hişkeber pêşkêş bikin heta ku em dernekevin derveyî fikra dewleta netewe ya vê paradîgmayê, şansê me wê nebe em zanistê bikin ango bibin xwediyê biryar û têkiliyeke rast. Nîşane hemû didin xwe ya kirin ku atmosfereke demokratîk ji bo şoreşeke zanistî derfet û îmkanan dide. Em ji agahiya dema Şeş hezar, çar hezar berî zayînê li kevana bi bereket, bigirin heta bi Îonya û Atînaya şeş sed, çar sed berî zayînê, Rûnesans, Reformasyon û Rohînbûna ji sed sala pazdemîn pê ve li Ewrûpayê dest pê kir, em ê bibînin ku demên di wan de zanist herî bi lez pêş ketine, têkildarî asta azadiyê ya civakan in. Tevî destketiyên wê yên mezin, eger Ewrûpa hînê li dinyayê gelekî tê rexnekirin, Ev ji ber egoîstiya wê ya berjewendîperest a dewleta netewe ye. Ji ber egoîstiya berjewendîperest a dewleta netewe, modernîte nikare ji pirsgirêkên roja me ya îro re çareseriyan bibîne. Çawa ku li tevahiya şerên girîng ên dûrî aqilan ên di van çar sed salên dawî de rêvekir. Bi têgihiştina şaristaniya demokratîk, hilberandina zanistê şansekî gelekî mezin e. Nexasim di atmosfera krîz û kaosê de pêdiviya bi zanisteke nû bi tenê bi serdestiya paradîgmaya civaka demokratîk safî dibe. Bêyî çareserkirina pirsgirêkên epîstemolojîk wê çareseriyên pratîk pêş nekevin, eger ev wisa ye, hingî divê paradîgmaya dewleta netewe were hilweşandin û paradîgmaya modernîteya demokratîk bi ser keve, Ev ye ku mirov bigîne hêza çareseriyê.